Labas vakaras. Šiandieną šalta Lietuvoje. Mes šildomės prie laužo, aš šiek tiek užkimęs, tai bandysiu kompensuoti. Viskas gerai. Tai eina vaizdas ar ne? Taip, taip, taip. Bet aš tai nematau jau. Čia o, vėliau pasirodo žiūrovams. Vienas žodžiu. Gerai. Nu, Kiprai, čia viskas vėluoja. Vertinis yra dviejus. Teisingai, kaip ir turi būti. Nu, tai aš, tai aš, tai aš nematau savo, tai dabar... Va. Gerai, tai aš darau, kad jūs... Nei šis, nei tas, nu, tai aš turiu matyti vaizdą. Iš dabar? Viskas veikia ir prieš tai, bet tiesiog tenais vaizdas e, yra... O, dievai, dievai. Gerai, dar sėki labas vakaras žiūrovų mes jau turim, tikiuosi susirinksiu dar daugiau. Ir štai, nuo ko aš noriu pradėti šį vakarą. Štai ką rašo Darius. Po Eurovizijos konkurso ir prezidento rinkimų aiškiai matau, kad idėjos, kurias skleidžiame, niekam, na, daugumai pasitikslina, nereikalingos. Gal palikime viską kaip yra. Gal Lietuva nusipelnė tokių žmonių ir tokio likimo. Tiesiog pabaiga ir viskas. Štai taip parašė Darius po Eurovizijos rinkimų ir po prezidento rinkimų. Pirmo tūro prezidento rinkimų. Na, tokių komentarų yra ir daugiau, ir praeitoje knygoje mes komentavom panašų parašymą, beros moters Ir aš tada sakiau, kad galima tą eilėraštį prieš 150 metų parašytą pacituoti. Ir per šitą 50 metų mes neišnykome, priešingai mūsų padaugėjo, mūsų kalba pašvarėjo per tą laiką, tarp kitko. Prieš 150 metų dar nebuvo literatūrinės lietuvių kalbos, jinai buvo pilna visokių svetimybių, jinai tik kūrėsi tuo metu, Ir žmonės taip pat mane, kad viskas pabaiga, nors be abejo, Darius, aišku, teisus. Nu, tie Eurovizijos rinkimai, aišku, rodo, rodo ir daug ką rodo. Ir tiem žmonėm, kurie, kurie stebi pasaulį, kurie apskritai, sakykime, turi pažiūras, turi kažkokį supratimą, turi norus, jiems be abejo, tai, tai, tai, tai yra tam tikras nu, jeigu norit, spjūvis į veidą. Bet kita vertus, o argi čia kas nors Europai nauja? Barzdotos moteris netaip senai buvo rodomos cirkuose. Ir eidavo europiečiai paploti joms, mokėdavo pinigus, jos iš tai e, turėdavo duonos kasnį. Barzdotas moteris kas nors kur nors nutvėręs, o gal net ir sufalsifikavęs, rodydavo mūgėse ir panašius tokius, ne tik barzdotas moteris, įvairiausi iškreipimai, nukreipimai nuo normos, tai būdavo tam tikras pelno šaltinis ir nieko čia naujo Europai nėra. Tik tiek, kad dabar tai yra iškelta į tokį maksimalų aukštį, tai yra prilyginta normai, Na ir turint omeny televizijos poveikį, aišku, galima manyti, kad jaunimui tai atrodys kaip sektinas pavyzdys. Reikia laukti, Europos miestų gatvėse barzdotų moderuotų. <laughs> Nes pavyzdys yra užkrečiamas. Ir čia yra tam tikra bėda. Tarp kitko, apskritai va šita kultūra, vertybių kaitos kultūra, jinai prasidėjo su MTV, muzikinio kanalo, muzikinio kanalo atsiradimu. Ir 25 metų atgal buvo aiškus posūkis MTV kanale Vat į šitą pusę ten buvo pradėta rodyti praktiškai ištisom parom. Transvestitų gyvenimas, visokių ten vienalyčių e, ir panašiai. Ten eidavo parom įvairiausi šau ir aš jau tada sakiau, kad tai yra neatsitiktinai. Tada kaip tik augo mano duktė, jinai žiūrėjo ir, ir aš jau supratau, kad jinai išaugusi bus gerokai tolerantiškesnė šitiem reiškiniams negu jos tėvas. Ir taip ir atsitiko. Ir taip ir atsitiko. Ir išaugo karta ant šitos MTV. Ir e, sunkiai man galėtų kas nors įrodyti, kad šitie dalykai yra atsitiktiniai. Nepatikėsiu. Tuo labiau, kad e, per šitos 20 metų aš nekartą esu skaitęs interviu įvairiausių MTV vedėjų, kurie nedviprasmiškai pasakydavo, kad, kad kanalas turi savo labai aiškę politiką, ilgalaikius siekius, Pavyzdžiui, kad ir toks klausimas. Vieno veidėjo buvo paklaustas savo metu. Kodėl MTV kanalas, skirtas Europai, netransliuoja praktiškai vokiškos, itališkos, prancūziškos muzikos ar skandinaviškos, o vien tik anglų kalba ir ten ir labai daug, e, na, taip sakykime, nebūdingų rasių Europai. Ir tas vedėjas atsakė be jokių užuolankų, kad tai yra kanalo politika. Ir visi bandymai, tarp kitko, vokiečiai bandė Vyvą kanalą kaip atsvarą MTV, jie įsteigė Vyvą, kur turėjo būti transliuojama jau vokiška muzika. Prasilaikė neilgai, irgi pradėjo dominuoti anglakalbė muzika ir praktiškai kontentas nieko nebesiskyrė nuo MTV. Čia buvo seni laikai, dabar net nežinau, kas ten darosi, nesidomi. Bet e, Tai, kas atsitiko su Eurovizija, buvo aišku, kas laimės, bent man aš neturėjau abejonių, kam visą tai daroma. E, nes čia yra tos pačios politikos tasa, kuri prasidėjo, sakykime, su Euronews pirmos vienalytės santokos tiesioginė transliacija, ten vos ne 3 valandas tiesiogiai transliavo. Taip kad čia yra ta vertybių kaitos politika, kuri neramina daugelį Europos žmonių, kurį išvedė į gatves milijoną prancūzų savo praeitą vasarą. Čia yra šita politika ir norėdamas paguosti darių, galėčiau tik pasakyti, kad e, kova yra amžina. Kova pažiūrų, vertybių, Niekada nebus taip, kad mes viską jau turim, ant sofos atsisėdom ir gurkšnuojam aviečių arbatą, kurią aš va, toj pat ir atsigersiu. Taip, kad dariau, nereikia nusivilti, kokie rezultatai bebūtų. Kitaip gyvenime niekada nėra buvę. Jokiam istorijos tarpsnyje nėra buvę kitaip. Visada vyksta susidūrimas pažiūrų, supratimų, vertybių. Tokia yra žmogaus prigimtis. Trumpai aš tą įvardinu taip. Žmogus kovoja su savo durnumu ir ta kova yra amžina ir begalinė. Kadangi, kaip sako, pati giliausia bedugnė yra finansinė, jie gali kristi visą gyvenimą, tai perfrazuodamas pasakysiu, kad kvailumui taip pat nėra ribų ir ten irgi gali eiti iki begalybės. Iki begalybės. Ir čia Darius susiję tą Eurovizijos rinkimą ir su prezidento rinkimais. Kažkas čia siejasi iš tikrųjų. Iš tikrųjų siejasi. Juk kaip ir to Eurovizijos nugalėtoje renka žmonės nelabai susigaudydami, kas čia ko siekia. O tokie paveikti emocijų, nu iš tikrųjų pikantiškas tas laimėtojas, atrodo pikantiškai, jis atkreipia dėmesį ar ne. Tai prezidento rinkimuose juk irgi dominuoja emocijos Dominuoja patinka, nepatinka, niekas neklausia ten kažkokių konkrečių dalykų. Niekam nekyla abejonės, kad, e, sakykime, pretenduoja valstybės vadovas žmogus, kuris neturi šeimos, kuris neturi, o gal niekada neturėjo antros pusės. Ir jiems nekyla klausimas, kad toks žmogus gal nelabai gali suvokti tų kitų žmonių, įpras, įprastą gyvenimą gyvenančių žmonių, nuotaiką siekius. Jiems <laughs> kažkodėl tas į galvą neteina. Kad kažkuo panašu šitie rinkimai, kažkuo panašus. Ir galų gale nereikia užmiršti, kad e, toj pačioje Europoje juk ko tik nėra buvę, kalbant apie vertybės. Ir inkvizicija degino moteris raganas, ir eidavo visi žiūrėti. Tai buvo vietoj teatro. Taigi sudeginta yra ten, žinau, dešimtis tūkstančių, jeigu ne šimtai tūkstančių žmonių. Ir visą tai darėsi Europą ir netaip jau čia senai. Ir niekur, ir Europa gyva, ir vėl kovoja, vieni už, kiti prieš, taip kad tai yra amžini dalykai, be pabaigos. Religiniai karai, o ir šiaip paprasti karai. Tai yra tokia žmonijos istorija, taip kad dariau Tai, kad kažkas va tokio atsitiko, tai toli gražu nereikia nusimint ir galima pabaigai pasakyti, o ne, kitaip pasakysiu, štai Airidas pavardė, tai pasivadinė žmogus, štai ką rašo, Airidas pavardė. Esu moksleivis, nesenai turėjom kalbą su mokytoja apie visokias eitinės ir toleranciją. Visi parodėm neigiamą požiūrį aš suprantu, moksleiviai parodė neįgiamą požiūrį. Jis tas visokias eitinės vadina kiek kitų žodžių, bet jūs suprantate, apie ką šneka. O štai mokytoja sakė, kad tai gerai, kad tai nieko blogo, taip yra visame pasaulyje. Taškas. Sienos nukabinėtos visur ES plakatais, tai nėra ko stebėtis, kad visi palaiko ES idėjas. Štai rašo Airydas pavardė moksleiviai. Bet į ką aš atkreipčiau dėmesį jo šitame pasisakyme. Jisai sako, visi moksleiviai parodėm neigiamą požiūrį. O štai mokytoja sakė, kad viskas gerai. Įtariu, kad mokytojai dar bus gimus tarybų sąjungoje ir turbūt prieš 20 metų ar 30 kalbėjo visai ką kitą, jai šiandieną kaip mokytojai labai sunku, jai reikia keisti savo <laughs> idėjas priklausomai nuo valdžios ir santvarkos. Bet štai, kad moksleiviai turi neigiamą požiūrį, taigi štai darė. Išauk šitas airidas, jisai spręs valstybės likimą ir jį panašus tie moksleiviai, o jisai turi kitokį požiūrį negu ta mokytoja, kuri yra, įtariu, priversta jiems šiandieną kažką tokio aiškinti. Taip, kad ne viskas taip yra paprasta. Aišku, atsakant tai mokytojai, galima pasakyti, kad toli gražu ne visame pasaulyje. Yra taip, kaip šiandien Europoje, toli gražu ne visame pasaulyje. Galų gale, kas tos Europos idėjos? Aš airidai kitą kartą paklauskit mokytojus, kasgi yra tos Europos idėjos, kurio jos manimų visi taip remia. Ir parašyk paskui mums komentarą, mes pasižiūrėsim, ką jinai turi omeny. Nes aš po teisybei girdžiu pastoviai tą kalbą apie kažkokią tai Europos vertybės, Europos idėjas, kas turima omeny. Bijau, kad mes čia labai skirtingai <laughs> visi suprantam. Ir atsakant tiek Airidui, tiek Dariui, yra toks posakis, sako, daryk, ką manai esant reikalingų ir jau kai bus, tai bus. Taigi štai ir Dariui su šita visa tokia na, nusivylimų banga, pasakyčiau, darykim tą, ką mes manom reikalinga esam daryti. Ir jau kaip bus, tai bus. Ir aš paskui pabaigoju prie Darijos grįšiu. Kągi mes darysim. Ir štai dar vienas, lyg ir į tą patį maišą pasisakymas Raimondas rašo. Įtariu, kad Raimondas Bakutis, nes vėl yra klausimas su geopolitinė poezija susijęs. Taigi, Raimondai, jeigu čia pats, aš žadėjau praeitoj naktigoniai, kad šitoj bus šnekama apie tą geopolitinę poeziją. Bet taip jau atsitiko, kad yra šiandieną tokių karštesnių temų. O ta tema jinai niekada nepasens, tai mes prie jos būtinai grįžim, jinai visa yra pas mane galvoja, bet tiesiog ne šiandien, dar ne šiandien. O šiaip jau dar sėkiai rekomenduoju visiems susirasti tą Raimondo Bakučio Darnos dvi valstybė. Štai kas įbėra sufleruoja. Darnos dvi valstybė. Didvalstybė. Didvalstybė. Didvalstybė. Duokit nuorodą. Įdėkit nuorodą. Įdėkit nuorodą. Nes ten iš tikrųjų yra įdėtas didelis triusas ir įdomu pasiskaisti. Tik, Raimondai, iš karto sakau, e, naktygonė, kur bus kalbama apie tą geopolitinę poeziją, tai nebus e, tamstos darbo kritika. Aš tiesiog tuo žaviuosi ir tiek. Poezija yra nekritikuojama. Poezija arba žavimas, arba jos neskaitai. Nes e, sakyti, kad poetas turėjo rašyti čia ne taip, o čia ne taip, čia yra ne tas klausimas. Ką ten rašo žmonės? Kad... E, pritarė Darvidas, kad Eurovizija yra politinis reklaminis e, renginys, nieko bendro neturintis su muzika. Be abejo, jau tai nuo seno. Tarp kitko, jeigu kas atidžiau stebi, tai galėjo pastebėti. Ten, kur krypsta geopolitiniai reikalai, ten dažniausiai laimi to šalies atstovas tuo metu dainą, kad paskui kitais metais ten vyktų Eurovizija ir būtų galima nuvežti Europos vertybės dabar. Taip pakankamai ciniškai dar viskas ir vyksta. Taip, ir savo metu, kai reikėjo Ukrainą pradėti, apdirbinėti, tai laimėjo Ruslaną. Ir paskui buvo Kijevė tas e, Eurovizijos, kaip visada, finalas. Ir šiandieną Ruslana atidirba 100 procentų ją įdėtą kapitalą. Šiandienos įvykiuose Ruslana yra pirmam plane. Dar yra kas nors? Nu, yra, bet gal dar nelaikas. Gerai, gerai, einam toliau. Dabar aš noriu atsakyti žmogui, kuris pasivadino Algymantas Yra labai daug iš jo pusės kritikos mano atžvilgių, labai daug ir įvairios. Aš tiesiog kada nors paliesiu ir kitus, pons Algimentai, jūsų aspektus kritikos, bet dabar pasirinkau iš paskutinės matyt naktygomis, pačius karščiausius. Štai, štai ką rašo pons Algimentas. Jis nesutinka su mano teiginiu, kad mes stojom į savo susikurtą sąjungą, turint omeny Europos sąjungą, Nes jis, jis sako, juk atseit aš pats sakau, kad mes 14 metų buvom ne Europos Sąjungoje, 10 metų Europos Sąjungoje, bet per tuos 14 metų, tai mesgi galėjom važinėti ir turėjom pažinti Europos Sąjungą. Tai Algymantas nesutinka, kad mes stojom į mums nepažįstamą Europos Sąjungą, kadangi 14 metų turėjom galimybę su ją susipažinti. Ir dėl to jis mano, kad mes, kad mano teiginys yra neteisingas, kad mes stojom į savo susikurtą Europos Sąjungą. Na, pons Algymantai, pirmiausia, daug kas nei važinėjo, nei važinėjo. Pagrindinė masė balsuotojų, vyresnio amžiaus žmonių, jie niekur nevažiuoja. O visas jų gyvenimas tai buvo už geležinės uždangos, tarybiniais laikais. Ir pasaulio vaizdą jie susikūrė tada. Antras dalykas, niekas taip negriūna sunkiai kaip žmogaus susikurtos iliuzijos savo galvoje. Mitai, tam tikros klišės. Aš jums tokį dalyką pasakysiu, kiekvienas galite į save įsiklausyti, rasit pavyzdžių ir aš tą patį savie randu. Sutinku, pavyzdžiui, žmogų, kurio nemačiau kokie ten 15 metų. Ir pirmas, ką aš atsimenu, aš atsimenu emociją. Ar jis man draugas, ar jis man priešais, ar aš ant jo pykstu, ar ne. O už ką aš ant jo pykstu, aš jau neatsimenu. O jausmas gyvena. Ir vat įsiklausykit į save, pastebėkit save, pamatysit, kad e, visiems tas galiuoja. Jausmai gyvena gerokai ilgiau negu intelekto sukurti kažkokie atsakymai. Taigi štai tas įspūdis apie vakarus kuris buvo formuojamas dešimtmečiais gyvenant uždaroje erdvėje, jis sukūrė tam tikrą emociją. Ir tie mūsų vakarai buvo tarp, pilni mūsų emocijų nukreiptų į tą mūsų pačių pasaką. Ir tos emocijos ne tai, kad jos sunkiai sklaidosi, jos dar ir dabar daugelį žmonių neišsisklaidė, pons Algimai. Aš tą turėjau omeny. Pažiūrėkit į tą pačią Ukrainą, kuri gali važiuoti jau 20 metų, gali Europos Sąjungą važinėti. O jie dėl, dėl savo emocingo supratimo vakarų šalį sugriovė per tą mėnesį. Irgi manydami, kad jiems reikia pasirašyti asociacijos sutartį ir ten pradės aukso lietus lyti. Taip kad jūs neteisus, pons Algimantai, žmonės labai labai sunkiai keičia savo iliuzijas, labai sunkiai. Bet tai dar ne viskas. Yra apskritai mąstymo inercija. Žmonės ką sužino, ką išmoksta, ką savo į galvą įsikala, ilgai, ilgai nešiojasi, ilgai mano, kad tai yra vienintelė teisybė. Ir galų gale net ir išvažiavusi tą Europos Sąjungą, tai juk, nu, turbūt daugelis žino tą tokį anegdotas, kuo skiriasi turistas nuo nuolatinio gyventojo žinau, sako, už, už žinomus, žinai, jau kelius gali gauti bausmės, tai nežinau ar pas, tai jau būčiau papasakęs. Trumpai taip, žmogus renkasi, kur po mirties gyvens, pragarė ar rojui. Iš pradžių nuvyksta pasižvalgyti, nuvyksta į rojų, ten visi tokie nuobodus, nieks nevyksta, neįdomu. Nu jinai prabada, daino šokiai, estrada, ten visa kita, gerai, mane duokit, mane į pragarą. Viskas po mirties, kaip prašiai, prašom į pragarą. O ten į katilą smala, subinės vylų, palaukit, sako, kur reikia skirti emigraciją nuo turizmo. <coughs> Taigi štai, kad tu ten porą kartų nuvažiuosi kažkur į Europą, tai dar nereiškia, kad tu ką nors supratai apie tą Europos Sąjungą. Kai tu važiuoji kaip turistas į Ispaniją, tu nematai 60 procentų bedarbių jaunimo tarpe. Kai tu važiuoji į Graikiją ir sėdi penkių žvaigždučių viešbutį, supranti, ir ten valgai, kad ten viskas įskaičiuota, tai tu nematai tų problemų, kurios darosi Atenuose. Taip kad e, pons Algimantai jūs visiškai neteisus, priekaištaudamas man, kad mes per 14 metų galėjom ką nors suprasti. Daugelis ir dabar dar nesuprato. Klimatas galų galia, tą patį turistą. Klimatas Atvažiavus iš mūsų atšiauraus klimato, kokį nors ten, jinai, pilka pavasarį arba pilka rudenį, o ten dar saulė, palmės, suprantat. Visą tai veikia mūsų jausmus. Ir kaip, kaip dar vienas argumentas Algimantui, išeiviai mūsų. Skaitykit mūsų išeivių komentarus, o aš juos skaitau. Ir aš matau, kaip keičiasi jau jų vertinimas to tų šalių, kuriuose jie dabar būna. Jeigu prieš ten 15 metų praktiškai nebuvo nei blaivaus supratimo, nei kritikos, tai šiandieną pilna ir dažnas ką rašo lietuvaičiai, negalvokit, kad čia medžiam pinigų auga. Nu, patys žino. Man labai įdomu. Dar vidas, ką tik skambėjo, kur pirmai komentavo, prajuokino jo šiek tiek tas pokalbis jam yra 23 metai, o jo oponentas, kur visą laiką... Čia tas Airidas? Darvidas. Ai, tai čia ne tas. Darvidas. Taip. O, o jo oponentas brandaus amžio labai užkėtėjęs liberalas. Ir kai Darvidas puola ginčytis apie vertybės, tai jisai kaltina Darvidą kad jisai tipiškas tarybinio mąstymo žmogus, o liberalizmas iš tikrųjų e, mažina karus ir taip toliau. Ir toliau. o ko gero tas vyresnės kartos žmogus ar tik nebus buvęs komunistų partijos nariu. Nes labai dažnai komunistai persipaišo į liberalus. Pažiūrėkite į Lietuvą. Kas yra karščiausi liberalai šiandieną Lietuvoje? Tai yra buvę komjaunimo sekretoriai arba aktyvus komjaunuoliai. Ir pasižiūrėkite į šitos liberalų vadus ir pagalvokit, kuo jie būtų, jeigu šiandieną būtų išlikusi tarybų valdžia. Turbūt sutiksi, daugelis jų šiandieną sėdėtų centro komitetuose įvairaus lygio. Nes čia yra ne pažiūrų klausimas, čia yra žmogaus charakterio, tai yra žmonių tam tikra rūšis, kuri visada nori gerai įsitaisyti, supranta žaidimo taisyklės, geriau negu kiti ir įsitaiso savo užpakaliuką į šiltą ir jau. Vikriausiai taip. Vikriausiai taip. Liberalai yra e, iš tikrųjų vikresni už kitus. Ir dėl to, kada baigėsi tarybų valdžia, ten jau irgi tikrų komunistų nebuvo. Ten visada valdžioje buvo tie tokie vikrų žmonės, kurie, a, jums reikia apie Leniną kalbėti, prašau, svarbu, kad man būtų geras būtas ir gera alga, aš pakalbėsiu apie Leniną. A, dabar reikia kalbėti apie ką ten, apie šitą kokį nors ten E, ekonomikos šūlą, Friedmaną pavyzdžiui, ar ne? Prašau, nėra problemų. Svarbu sumokėti. Taip, kad e, jeigu, jeigu tas e, žmogus jaunas, jeigu paklausė to žmogaus, ar nebuvo kartais partijos narių? Taigi štai, Algimantui, tikiuosi, kad atsakiau dėl to, kad mes iš tikrųjų stojom į savo nelabai įsivaizduojame Europos Sąjungą teisingai ir daugelis dar ir dabar jos gerai nesupranta, nes iš kitos pusės yra labai sunku savo svajonės atsisakyti. Prant? Tu esi susikūręs mitą ir staiga reikia jį sugriauti. Jūs pabandykit įtikinti kokios nors religinės sektos narį, kad jis yra įtikėjęs į iliuziją. Pabandykit. Tai jis greičiau jūsų užmuš, negu atsisakyti savo iliuzijos. Ir pažiūrėkit, iki ko prieina. Toj pačioj Rusijai ten vienas milicininkas sugeba e, žmonės kažkaip užhipnotizuoti, parduoda būtus, važiuoja ten į Sibirą, atiduoda jam pinigus ir jie tiki. Tiki. Tai čia va tas tikėjimas Europos Sąjunga, jis turi to pačiu bruožu. Jis yra toks mažai turintis ką bendro su realybė. Dabar antras Algymanto priekaištas man E, aš pasakiau, kad yra neįmanoma konkuruoti su prekėmis iš Azijos, kadangi ten pigi darbo jėga ir e, mes negalim vystyti gamybos, kol, kol bus tokia situacija. Nu, aš čia pridėčiau, kol mes neturėsim savarankiškų muitų sistemos, kurią galima reguliuoti prekių srautus. Algimantas duoda štai kokius pavyzdžius. Sako, juk Vokietija eksportuoja, laikosi tai, Jis pameni Lenkiją kaip vieną iš efektyviausių valstybių ekonomikos prasme. Tai jie gali atseit konkuruoti, o jau mes ne. Dėl to jis bando paneigti mano šitą argumentą. Nu, žinot, pons Algimentai, man net sunku suprasti, kaip dar paprasčiau paaiškinti. Pirmiausia, dar porą, porą pavyzdžių apie tą Vokietiją ir Lenkiją. Vokietija eksportuoja pagrindę gamybos priemonės. Gamybos priemonės jin eksportuoja. Yra dar daug sričių, kur e, Azijos šalis neturi prieimo. Tai yra naujos technologijos, įvairūs infrastruktūriniai dalykai, patentai, yra viskas. Vokietija turi, Vokietija kontroliuoja daugelį ekonomikos ryčių, apie kurias jūs net nesusimastote. Tai nėra prekių gamyba. Tai yra kontrolė Vat, pavyzdžiui, net ir Lietuvoje, kada reikia ties kokios nors elektros tinklus įmonės. Yra vokiečių firmos. Dirba lietuvaičiai, bet visą ten tą, visi tie paketai, aš tai nežinau kaip. Aš tiesiog pažįstu žmonės, kurie, kurie dirbo vokiečiams ir jie man papasako, kaip tie vokiečiai laiko monopolį. Va šitoj, ir tu net nesuprasi, kaip jie tą pinigą padarė. Ir tu iš jų netimsi šitą. O štai būtinių prekių rinką jie mielai atiduoda ten kokiem nors vietnamiečiams, nes jie tą kitą kontroliuoja. Bet štai tą progą dar sėki pabrėžiu. Per šitą pastarąjį dešimtmetį Vokietijos eksportas į ES šalis išaugo, atitinkamai jų eksportas sumažėjo. Tai jinai šitą dešimtmetį sugebėjo išnaudoti ir čia, kadangi ruošiasi, kadangi vokiečiai yra racionalesni žmonės negu daugelis europiečių. Jie toliau žiūri į priekį. Apie Lenkiją Yra mitas visiškas, pons Algimantai. Lenkija yra lygiai tas pats kaip pas mus. Ten yra sugriautos gamyklos, yra labai sudėtinga su žemės ūkio reikalais. Ir e, čia, ta, kad jie gyrėsi, kad jie buvo vieninteliai, kur nebuvo BVP kritimo čia vienu metu, tai buvo sąlygota tam tikrom žulykystėm buhalterijai, O dar svarbesnė priežastis tai, kad zlotas nėra pririštas. Vat litas yra pririštas prie valiutų valdybos to modelio, tai yra 3,5 eurų, o zlotas nėra pririštas. Jis laisvai plaukė ir jie galėjo įspręsti tam tikrą savo problemą. Štai jums dar vienas atsakymas, kam reikalinga savo valiuta. Ir nepririšta prie nieko. O šiaip jau, kalbant apie Lenkiją, nu yra tiesiog simboliškas pavyzdys nuo ko prasidėjo ir ko baigėsi. Lechas Valensa, Lenkijos prezidentas, solidarumo lyderis, vienas iš labiausiai žinomų Lenkų pasaulyje. Jis, būdamas šalkalvių, pradėjo solidarumo judėjimą, nu, vienas iš tų, kur pradėjo solidarumo judėjimą Lenkijoje, kurio pasakai pradėjo griūti tą visą sistemą socialistinių valstybių. Taip? Jis tuo metu dirbo Gdansko laivų statyklai ir viskas, ko jis tada norėjo, didesnės algos, šiek tiek daugiau gal ten galimybės kažką parašyti ir taip toliau. Kada šventės 20-metį solidarumo, jie šventė tą 20-metį prie uždarytos Gdansko laivų statyklos. Prandat, ją apskritai uždarė, jos nėra. Ir, ir šiaip jau Lenkai savo metu uh, įėjo, nepamenu, jeigu ne į dešimtuką, tai į dvidešimtuką tikrai labiausiai industrializuotų pasaulio valstybių. Pas jos buvo ir laivų statyklos, ir metalas, ir kas tik jūs norite. Per šitos 20 metų Lenkija krito, krito, krito, krito, krito, krito, taip toliau. Tai, kad jūs matot e, gerokai daugiau lenkiškų prekių, tai yra sąlygota tiesiog jos dydžiu. Pavyzdžiui, galiu pasakyti tokį dalyką. Vat mūsų Tiesiog teko kalbėti su žmogumis, yra savininkas firmas, kuri importuoja tam tikras smulkės prekes, pardavinė, turi tinklą parduotuvų. Klausiau, iš kur tu perki? Sako, iš Lenkijos. O prekės pagamintos Kinijoje. Kaip ir viskas. Bet sakau, kodėl tu pats nevažiuoji į Kiniją, o perki iš Lenkijos? Atsakymas paprastas. Lenkai daro žymiai didesnės apyvartas, ten yra dešimt kartų daugiau gyventojų negu Lietuvoje ir Lenkas nuvažiavęs į Kiniją, jis perka tokius kiekius, kad gauna didesnės nuolaidas. Ir tam lietuvaičiui tokių nuolaidų niekada negaut Kinijai. Ir jam pigiau yra pirkti iš Lenko, negu važiuoti ten pačiam apsipirkti. Tai mus trikdavo tas Lenkų mastas valstybės gyventojų. Užtat mes matom gerokai daugiau tų prekių. Bet šiaip jau, ir aš jums kalbu tuos dalykus, na, kaip žmogus, kuris laisvai supranta lenkiškai kuris savo metu, dabar mažiau domiuosi, bet savo metu geriau žinojo, kas darosi Lenkijoje negu Lietuvoje. Lenkiją aš stebiu, seku, skaitau nuo, nežinau, ten, 70 kažkėlintų metų, kai tik išmokau lenkiškai. Aš prenumeruodavau visą lenkišką spaudą, kuri tik į Kauną ateidavo. Taip kad e, čia jums kalba žmogus, kuris Lenkiją stebi, žino, supranta lenkiškai, nu, kiek, 40 metų. Taip kad ne iš kepurės. Bet tai čia dar ne viskas, atsakant į Antano priekaištą, apie tą neįmanomumą konkuruoti. Jis mano, kad kaip, kodėl būt vokiečiai konkuruoti. Nu, pons Alginantai, nu pažiūrim dar paprasčiau. Nu, aš nežinau, kaip dar paprasčiau jums paaiškinti, kad jūs suprastumėte. Nu, štai jūs ir aš gaminama šitos padukus va. Turim fabrikėlį, gaminam šitos padukus. Lietuvo. Mums reikia sumokėti tam tikrą algą lietuvių, taip? Mums reikia apšildyti tą fabrikėlį, kur čia mes darom. Dabar ponas Algymantas paėmė ir išvažiavo su visų fabrikėlių kur nors į Bangladešą. Bangladešė jisai tai moka dešimt kartų mažiau algos, negu aš turiu mokėti lietuviui. Ir visiškai jam nereikia šildyti to fabrikėlį. Jam prisideda kaštai tik transporto. Ir jis jau turi skaičiuoti. Ar jam transporto kaštai Ta prasme, sumažins atsipirkimą ar ne? Ar, ar geriau čia Lietuvoje ir mokėtų šilumą ir talgą, nes transporto kaštai. Tai va taip yra skaičiuoja. Bet transporto kaštai jums parodys, kad apsimoka ten išvežti. Ir tada aš jūsų klausiu, tai kaip, jūs, kaip aš su jumis, pons Algymantai, sukonkuruosiu? Jeigu jūs atvešite tą poduką į Lietuvą ir jo savikaina bus 5 litai, o mano poduko savikaina bus, pavyzdžiui, 7 litai, kaip aš su jumis sukonkuruosiu? Aš nežinau, nu, nu negi, Kazimierai, negi čia dar nesuprantam. Elementaru, man atrodo. Gal žmonės baugina tas, kad jūs sakot visą laiką apie muitus, o tas sąlygoja iš karto lygtai drastiškus pokyčius Europos Sąjungos. Na, aš nežinau kodėl, bet aš net nekalbu, kaip tas spręst, aš tik jums aiškinu, kaip yra. Nu, ir tai yra ant tiek elementaru, nu, akivaizdu, akivaizdu. Bet iš to seka trečias priekaištas, Algimantų, kur Aš matau, kad jis nu, nelabai suprato, ką aš noriu pasakyti. At aš tuo pavyzdžiu remdamasis e, kažkurio naktiginį iš tikrųjų sakiau, kad tu Lietuvoje gali dirbti pelningai, bet tai visiškai nieko nereiškia, nes kažkas atveš tą poduką, pagaminęs dar pigiau ir tave įstums iš rinkos, nors tu dirbi pelningai, o jis atvežė dar pigiau pagaminti. Ponas Algymantas daro man priekaištą, kad aš atsiai neigiu techninę pažangą. Jeigu visi taip galvotų, tai mes dar po šiai dienai žiūrėtume šilelį, o ne plazmastas. Tai pos Algimantai, čia visai ne apie tai kalba. Net jeigu šilelį kas nors ir gamintų, tai kažkas atvežtų plazmą ir jeigu kažkas norėtų tą e, naujesnio modelio televizorius, kas jam sutrukdys jį nupirkti. Klausimas yra apie kainą. Čia pažanga nieko dėta visiškai. Tai vėlgi sakau, žiūrėkit, mes čia Lietuvoje būdami tam tikram klimate, kuris reikalauja tam tikro minimumo atlyginimo, be kurio žmogus jau negali, nes jam reikia pavalgyti ir apsišildyti dar be to. Mes visą tą turim įtraukti savikainą. To podelio batų, ten, nežinau, lempo šitos, jeigu kompiuterius rink, bet ko. Bet ko. Ir tarkim, kad mes čia Lietuvoje, arba plačiau imkime Europos mastu, susitvarkėm, dirbam su nedideliu pelnu, viskas tvarkoja. Dabar, jeigu nėra muitų, jeigu yra ta vadinama laisva prekyba, ar ne, laisvas kapitalų judėjimas, va tas pats Algymantas nuvažiavęs į Bangladešį, kur alga yra dešimt kart mažesnė, šildyti nereikia, tai jis atvežė pasiūtą va šitą švarkelį, gerokai pigiau ir ką, ir mes turim savo žmonės atleisti. Pranda? Va štai ką aš turiu omenyje. Kad jeigu mat, mes būsim tokie atviri, tai tie visi, kurie... Ir žiūrėkit, kas gaunasi. Dabar tam pačiam Bangladeše, va tie gudrus verslininkai, išnaudoja tą vargšą ten gyventoją Bangladešo, vaikus beje. Ten labai populiaru vaikus įdarbinti, ten 12-13 metų mergaitė siūva visokius rūbus. Iškai jie išnaudoja vaikų darbą, moka jam mizerį, atveža čia pigiai tos rūbus ir priverčia užsidaryti Europo įmonės ir priverčia mūsų žmonės išeiti į gatves, netekti darbo, paskui jam reikia mokėti par... Ir jūs man atsakykit, kaip galima tada visą šitą, kaip nors pakeisti, jeigu ir toliau bus va tokia sistema ir mes galėsim išvežti visą gamybą ten į tą Kiniją ir ar, ar kokį Bangladešą. Ir čia nemaišykit su progresu, su techninė pažanga, čia visai kiti dalykai. Čia kalba eina apie Konkrečią prekę, kuriai nereikia jokios, jokios ten pažangos. Tarp kitko, ir čia bus problema, bet čia jau kito rango problema. Vat atsiradusi tą 3D printerį atsiradę, jie iš esmės pakeis mūsų gyvenimą greičiausiai. Ir, ir suprantu, yra tam tikras pliusas, kaip anksčiau buvo amatininkas ir jis gamino galybę būtinių prekių, o paskui visa tai buvo automatizuota, fabrikai, žinai, tai šitos konvejeriai. Tai dabar šitie 3D printeriai leis gaminti prekes kiekvienam mažom serijom. Net organus skaičiau dar. Ką tik jūs norit, pradedant nuo šnicelių. Suprantat, ką tik jūs norit. Tai suprantat, kas, kas išeis. Nebereikės didelių fabrikų, priklausys nuo žmogaus iniciatyvos, ką jisai sugeba, kiekvienas, kuris pasidarys Vėl nuo jo iniciatyvos, nuo jo kūrybingumo. Savotiškas grįžimas į, į amatininkų pasaulį bus. Ir kur tada dėsis visi tie Bangladešo, visi tie kiniečiai, suprantat, kur dabar ten prie tų konvejerių, nu, kaip jiems gerai uždirba. Nors, tarp kitko, kiniečiai uždirba panašiai kaip lietuviai. Jau tose pramoninėse zonose ten atlyginimas nebelabai skiriasi nuo Lietuvos ir dėl to e, šiandieną važiuoja į Vietnamą gamybą, į tą pačią Bangladešą. Bet sakau, tas vats, e, tie printeriai, jie vėl pakeis mūsų gyvenimą. Aš kaip, žiūrėte, pagalvoju, tai net sunku įsivaizduoti, ką tas viskas išvirs. Bet bus vėl, bus daug labai permai, labai daug. Bet čia yra ateitis, o šnekant apie šią dieną, nu, aš manau, kad atsakiau valgymantui, kaip pasimirai. Nu, Ar dar kažką reikėtų pridėti su manimi? Kad čia elementaru, atrodo viskas. Gal dar tik tai klausimas, ne vien tik tai šilumoje, gal mes vis tik išnaudojame reikės, mes juos eksploatuojame iš tikrųjų, Ką? tos Bangladešus visus. Ne, tai aš pasakiau apie tai, tai čia yra etikos dar elementai. Šiandieną, kai europietis perka pigų švarką va tokį, pasiūta Bangladešo vaikų, tai jis yra nu, tam tikrą prasme nemoralus, nes jis remia vaikų darbą. Bet dėl to jis gali pigiai nusipirkti. Jeigu tą švarką siūs vokietis, tai tas švarkas kainuos gerokai brangiau ir tas vokietis už savo algą galės tų švarkų nusipirkti gerokai mažiau negu pasiūtų Bangladešė. Tarp kitko, aš nepaminėjau dar vieną, e, kalbant apie tą konkurenciją. Ne tik klimatas, ne tik alga, bet dar yra toks reiškinys kaip dotacijos. Valstybės įvairiausiam formom remia savo gamintojų. Ir jeigu tu to neįvertinsi, tai kaip tu vėl sukonkuruosi? Va čia visos šnekos liberalų apie laisvą rinką. Nėra jokios laisvos rinkos. Pasaulis visą laiką yra, nu, aš jau nekalbu apie žemės ūkį, kuris yra dotuojamas atvirai, bet, pavyzdžiui, automobilių pramonė. Bet nesenai vokiečiai po 2000 eurų pridėdavo už naują automobilio pirkimą. Tai General Motors jungtinėse valstijose. <clears throat> Lygiai tą patį darė Amerikos vyriausybė. Jis remdavo e, pirkimą automobilių. Jis rėmė net namų pirkimą, berots 8 tūkstančiais dolerių čia metus ar du, norėdama palaikyti tam tikrą hipotekos lygį. Tai kur čia ta laisva rinka? Jos ne. Arba kitas pavyzdys, va čia visi dabar svaigsta, kad čia amerikonai atplukdys mums suskistintų dujų ir mes atsiplėšim nuo Gazpromo. Tai pirmiausia, jūs turėtumėte žinoti, kad šiai dienai amerikonai ne, neišgauna dujų tiek, kiek jiems patiems reikia. Jie dar truputį trūksta. Ten jau nedaug, bet truputį trūksta. Bet atkreipkite dėmesį į kitą dalyką. Amerikoje yra uždrausta valstybinių lygių eksportuoti dujas. Randat? Vat kaip, vat jums pavyzdys. Atseit, čia citadelė demokratijos ir liberalizmų, o kai yra interesai valstybiniai, visai kita logika galioja. O tai su kuo jie tarėsi tada, jeigu lietuviai tarėsi, dėrybas veda? Nežinau, su kuo lietuviai tarėsi. Man atrodo, jie tarėsi su savo pasakomis. Jiems tenais kažkas, taip sakant, makaronus kabina, o jie labai nori su jais vaikščioti. Pasižiūrėkit lentelės. Taigi yra visa statistika, mylėjai man. Atsidarot e, dujų suvartojimo ir pamatysit, kiek amerikonai suvartoja ir kiek patys išgauna. Ir tai tik dėka tų suskistintų šitų skaluninių dujų, kurios yra nuostolingos, gamyba jų yra nuostolinga, bet jie vėlgi vardan valstybinį interesą dotuoja visą šitą biznį. Nu, aš čia nenoriu dabar plėsti, bet aš tik kaip pavyzdį sakau. Jungtinėse valstijose uždrausta eksportuoti dujas. Ir dabar vat, svarsto, kad tas eksporto draudimas bus nuimtas ir tuo vilioja Europą, kad jūs šitam Gazpromai dabar duokit į liūlį, mes to jums ir tas dujas vat, gausim leidimą ir atplukdysim. Kol kas jie neturi ką plukdyti ir dar yra draudžiama apskritai jas iš, iš Amerikos išvežti. Vat jums pavyzdys apie laisvą rinką. Ir atsakymas Algymantui. Ir dabar jūs įsivaizduokit, jūs konkuruojate su jungtinėmis valstybėmis kažkokiu prekių gamybą kur yra dotuojamos dujos, ar ne? Kur yra dotuojamos, pavyzdžiui, apskritai, bei kodėl benzinas yra pigesnis? Vis ten akcizas mažas. Jie taip dotuoja savo gamybą. O pas mus akcizas didelis. Yra masė va tokių dalykų, kurių žmonės, kurie taip nelabai atidžiai domėsi, nesupranta, negirdi. Taip kad, taip kad, pons Algimantai, Gal dar vieną galima būtų pasakyti, kad pagrindinis dalykas yra rinkos apsauga. Bet kur, vat vis šalis tik žinau, Šveicarija ir Norvegija. Ja. Tai ten brangu, bet rinka apsaugota, viskas savo. Visais laikais rinka buvo saugoma ir dėl rinkų buvo kovojama. Ir niekada kitaip nebuvo ir kitaip nebus. O visi tie, kurie naiviai įsivaizduoja, kad yra kažkokia laisva rinka, nu, tegu jie toliau savį įsivaizduoja, čia mes galėtume atskirą pokalbį padaryti, bet laisvos. E, tarp kitko, O tos laisvos rinkos instituto visokie veikėjai, kai kartais su jais tenka šnekėtis, jie tą pripažįsta. Tai sako, mes užtat ir sakom, kad turi būti laisva rinka. Ir tada viskas bus gal dabar. Taip, jos nėra, tai mes užtat ir sakom, jinai turi būti. Pradėt. Nu, čia būtų atskira kalba, į ką tas išvirstų. Aš jiems taip atsakau, laisvos rinkos sąlygomis anksčiau ar vėliau viskas pakliūna į vieno žmogaus rankas. Labai paprastai paaiškins. Va žiūrėkit, jeigu Lietuvoje būtų, pavyzdžiui, mažmeninė prekyba, aš turiu menį ten Remy, Maxima, Norf ir visą kitą. Jeigu nebūtų jokio valstybės reguliavimo, o dabar yra šioks toks, šioks toks reguliavimas, kad negali turėti rinkos ten daugiau negu ten 15 procentų. Dabar įsivaizduokit, kad nebūtų jokio reguliavimo. Tai nėra jokios abejonės, per kažkurį neilgą laiką liktų Lietuvoje viena arba dvi prekybinės sistemos, viso, kitos būtų suvalgytos. Ir tarp kitko dar nežinia, kuo baigsis, jeigu į Lietuvą ateis Lidlo. O į Lietuvą jau ne pirmi metai ruošiasi ateiti Lidlas. Tai yra prekybinė sistema, kuri turi, man yra tekę su jais turėti reikalų, tai jie sakė, kad turi 9 tūkstančius parduotuvių ir, kas svarbiausia, turi savo tiekėjus. Ir kai ruošiasi statyti parduotuvės Lietuvoje, tai dažniausiai jie stato prieš jau esančias, ten Norfos arba Ma. Aš jų klausiu, tai kaip jūs Sakau, nu, taigi stovi, jūs priešai statot. Nu, pažiūrėsim. Pažiūrėsim, kurie iš mūsų pirmieji pabėgs iš tos vietos. Ir jie koziruoja vat, būtent to, kad jie turi milžiniškas apyvartas ir turi savo tiekėjų. Ir jeigu jie ateis, tai dar klausimas, ar visos prekybinės sistemos Lietuvoje išliks dabar esant. Taip kad jeigu nėra reguliavimo, anksčiau ar vėliau išlieka vienas stipriausias arba ten du, trys susitarę. Taip, kad reguliavimas yra neišvengiamas, tai čia aš atsakau tiems, kurie įsivaizduoja, kad jeigu būtų ta laisva rinka, tai jinai viską sureguliuotų žmogiškai. Nevelnė, žmogaus prigimtis yra kita. Žmogus visada siekia monopolizavimo ir jeigu tu jam tam gudresniam per nagus neduosi, tai jis visada tuos naivius žmonelius sugebės suveisti. Taip. Gerai, einam toliau. O, tarp kitko, štai, vat, tęsiant klimato reikalą. Radau tokį kaip, kaip nu, gal ne tai, kad priekaištą, bet pastebėjimą žmogus parašė, pasivadinęs zuiki, zuikification turbūt reikia tarti. Ko tik jūs neprigalvojat savo tose varduose? Zuikification. Nu gerai, jeigu būna taip. Jis klausė matyt kažkur irgi apie tą klimatą ten mano pasisakymus. Ir štai ką rašo. Kanadai tai tikrai ne kaip Sočiai. Gal nebent Vancouveryje. Ramiojo vandenino pakrantėje, o Atlanto daug šalčiau. Net New York'e žiemos dažnai tokios kaip Maskvoj ar net dar šalčiau. Bet kokie keisti dalykai. Nu, mano supratimu, vat vėl aš vat, kreipiuosi į, į, į Kazimierą. Nu, čia ant tiek yra aišku, kad klimatas Lietuvoje reikalauja nu, daugiau pinigų išlaikymui mūsų gyvasties negu kur nors Londone. Nu, man tai atrodo taip akivaizdu. Nu, žmonėms tas netrodo akivaizdu. Aš nesuprantu, kaip dar paaiškinti. Ne, tai gal suveda žmonės, kad jiems saliginai neįsisamonina, kad ten atrodo gyvenimas geresnis, bet jeigu jie išskolintų pinigų gyvena, tai tas... Nu, nesvarbu, tegu ten būna geresnis, net ašgi nekalbu dabar apie... Tegu jie tikrai geriau gyvena, aš kalbu, kad norint išsaugot gyvasti Lietuvoje ir Londone, Lietuvoje reikia daugiau pinigų tiesiog. Nu elementaru. Nu elementaru. Aš tik tą ir noriu pasakyti. Ir kada mes e, mastom apie savo gyvenimą, apie savo ekonomiką Lietuvos, tą tiesiog reikia turėti omenyje. Aš nieko daugiau nenoriu pasakyti. Tai jau gyvenau Münchenė, jau sausį vasarį, jau pievas pjaudavau, jau skverus. Tai žiūrėkit. Netoli. Aš, aš nepatingėjau zuikification. Nepatingėjau. Ir štai aš jums pasakysiu keletą skaičių. Pradėkim nuo to sočio. Vidutinė sausio mėnesio temperatūra. Visada yra įmama sausio mėnesio temperatūra, nes tai yra šalčiausias metų mėnuo visoje, visam šitam vakarų pasaulyje. Ir toliau yra įmamas absoliutus minimumas ir metinė temperatūra, vidutinė metinė temperatūra. Nes vidutinė metinė parodo maždaug, kiek reikia šildyti, ne? o absoliutus minimumas sako, kiek tu jį turi įdėti į infrastruktūrą atsargos. Gal tas absoliutus minimumas bus kartą į šimtą metų, bet tu turi įdėti jį, nes jeigu jis ateis, tau viskas nueis vėjais, tavo, tavo miestai, fabrikai, sienos ir taip toliau. Ir nors gal kartą į šimtmetį ten pas mus Lietuvoje būna, žinot kiek? Vilniui minus 37. Absoliutus minimumas Vilniui minus 307. Kaip kur čia Varėnai buvo ir virš 40 minus. Tai vadinasi, Varėnoje statant kažką tokį ilgalaikį, tu turi orientuotis vat, į šitą minimumą, nes tu nežinai, kada jisai gali ateiti. O dabar pasižiūrėkim į mūsų kaimynus. Vat Vilnius sausio mėnesio temperatūra minus 4, Absoliutus minimumas minus 37, metinis vidurkis 6,6 plus. O dabar žiūrėkit, New Yorkas, kur zuikification atrodo, kad šalčiau negu Maskvoje. New Yorkas, sausis, plus 0,3, pliusinė, absoliutus minimumas minus 21, metinis vidurkis 12,7 plus. Dvigubai daugiau negu Lietuvoje, dvigubai šilčiau negu Lietuvoje. Na, nu, kad e, nepasimest įmą Maskvą. Va šitam zuikiai atrodo, kad New York'e šalčiau negu Maskvoje. Matytis ten gal gyveno ar buvo, sušalo. o dabar žiūrėkit, ką sako statistika. Maskvoje sausio vidurkis minus 9, o New York'e plus 0,3. E? Absoliutus minimumas New York'e minus 21, Maskvoje minus 42. Metinis vidurkis plus 12, plus 5. Įsivaizduojat skirtumą? Įsivaizduojat? Ir kiek Maskvai kainuoja brangiau šildymas, trigubi langai, nu, nu viskas, nu kas tik jūs norit, maistas galų galia, kuo šalčiau to reikia valgyti riebėjau ir panašiai. Bet čia dar ne viskas, dėl įdomumo, jeigu aš apie tai pradėjau. O štai tas Sočis ir Vancouveris. Vancouveris taip yra Kanadas. Ir čia Zuikis tas teisus. Be abejo. E, čia Atlanto vandenino pusėje Kanados miestas yra šauto panašiai kaip Maskvoje. Bet štai kitoje pusėje Kanados, Vancouverį, sausis plus 3. Kaip New York'e. Ja. Maksim, e, metinis, metinis vidurkis plus 18. Mhm. Įsivaizduoju? Tikrai? Nesuklydo? Nu taip. taip. Plius 15 nežinau, plius 15. Absoliutus minimumas kada nors buvęs minus 17. O štai absoliutus minimumas Sočiai minus 13. Ir žiūrėkit, Sočis atrodo, kur Sočis prie Jodosios jūros, o kur Vancouveris Kanadoje, šiaurė. O temperatūra tokia pat. Matot kaip, o, o jausmai gali ir apgauti. Ir va taip mes ir apsigaunam. Jausmai sako vieną. Tarp kitko įdomumo dėliai, kad jau apie tai šnekam, aš nepatingėjau, pasižiūrėjau mūsų skandinavų kaimynų. Žiūrėkit, Helsinkis, sausas, minus 5, Stokholmas, minus 2, Oslo, minus 2, Vilniui, kaip sakiau, minus 4. Minus 4. Tai mes tik su Helsinkiu panašiai atrodo. O jau Stokholmas ir Oslo jau yra šilčiau. Metinis, metinis vidurkis Panašus, panašus. 6 plus 6. Bet, sakykime, absoliutus minimumas. Štai minus 26 Oslo, minus 29 Stokholmas, o Vilniui minus 307. Ir čia mes panašus esame dėl tik su Suomija. O jau Švedija ir, ir Norvegija vėl, aišku, jeigu eisi ten į šiaurę Norvegijos, tai tu ten rasi ko tik nori, bet ten beveik negyvena žmonės. Visi norvegai ir švedai gyvena čia pietiniai dalyje. Ir dar reikia žinot, čia, čia jeigu kalbant apie Skandinaviją, ten tas e, metinis vidurkis sumažėja dėl to, kad ten šaltos vasaros, pas mus vasaros karštesnis. Bet šiaip apskritai ten reikalauja mažiau sąnaudos, jeigu apie temperatūrą kalbėt. Nu ir dar į tą pačią pusę, paimkime jau ten, kur dabar lietuviai važinėja, sakykime, Berlynas, Londonas, Paryžius, Dublinas. Štai Dublinas, sausis, plus penki Paryžius plus 4, Londonas plus 5, Berlinas plus 1. Aš daug. Sausas. O, o Vilniuje, kaip sakiau, minus 4. Vat jums ir atsakymai. Savo Londone palmę savo. Ir atitinkamai gyvenant Londone, dabargi lietuvaičiai gyvenant, matot, kokios ten sienos yra. Viskas girdisi. <laughs> ten yra kanalizacija, galima va taip pat laukia be jokio, nieko nereikia kas du metrus į žemę. Ir taip toliau. Tai visą tai atpigina statybą. O pas mus nori, nenori, reikia ir tas sienas, ir, ir, ir infrastruktūrą visai kitaip kloti, panašus dalykai. Taigi štai temperatūros e, klimato poveikis yra milžiniškas. Ir aš tiesiog negaliu atsistebėti, kaip žmonės to negirdi. O negirdi? Gerai, einam toliau. Gal yra ta pusė, kas nors turi ką pasakyti? Nu, į tą pusę nėra, nu, apie, klausė intensyviai apie lėktuvų paliekamą žymės, va, kur, kur mildavis. A, šimtreilai, taip, žinau. Galiu trumpai atsakyti. Aš ir pačiai Mildai esu sakęs šitą. Viską skaičiau, viską girdėjau, žinau viskas, kas yra apie tai kalbama, mačiau tos filmus ir taip toliau. Neturiu atsakymą į vieną klausimą. Atsakymą. Tie, kurie visą tą daro, jie po kitų dangum gyvena. Jų vaikai po kitų dangum gyvena, jų giminaičiai po kitų dangum gyvena. Atsakykit, aš nesakau, kad to nėra. Aš tiesiog norėčiau išgirsti nu, kažkokį logišką atsakymą į, vat, į šitą klausimą. Nu, savisauga vis tiek turėtų Taip, būti kažkokia. Tie visi, kurie ne tik kur organizuoja, bet tie, kurie, sakykime, skrenda su to lėktuvu, kurie pyla ir viską jie nežino, ką jie daro. Jie irgi mato tos visas abejonės. Tai išeitų, kad milijonai žmonių kenkia patys savo. Hmm. Ir dėl to aš, nu kaip čia pasakyti, neturiu atsakymą iškausi va šitą visą reikalą, kadangi man nepatenkina joks atsakymas va į šitą mano klausimą. Nu, elementari logika reikia. Taip, elementari turėtų apsaugoti. Nu, aišku, aišku, aišku. Pasakyt, kad, sakykime, ten tie organizatoriai tuo metu nėra toj vietoj, nelogiška, todėl kad e, nu, tie pasaulio galingieji, tai jų atsiprašau, yra nu, milijonai, bet bent jau, ar ne? Ten tų visų Rothschildų, Rockefellerių, ten su jų giminėm, su jų ten gentainiais, tai jų yra milijonai. Jie yra išsibarstę po visą pastai, ką jie skambino dabar visiems saviškiam ir sako, žinai, visi maukyti iš ten, nes mes, nu, nu nelabai man tas logiška yra. O kad barsto, kažką barsto, barsto. Ir aš žinau, kokiu ten tų teorijų buvo, kai reikėjo tas ozono skylės ten bandyti na, už, užkamšyti ir panašiai. Ten visokių versijų kildavo, kad ten reikėtų barstyti. Ne. Bet e, nežinau, aš neturiu aiškaus atsakymą iš tos dalykus. Nes pirmiausia, va čia mane trikdavo tas, ką aš pasakiau. Dabar, o, dabar žiūrėkit. Pasirodo, laisvosios bangos radijas kuriame mes pradėjom daryti naktigonį. Ir toliau verda diskusijų katilė. Aš ten tiesą sakant, nepersiniausiai pasižiūrėjau, kad ten, kai pradėjo žmonės diskutuoti, tai ten jau yra virš 5000 komentarų. Ir tie žmonės, kurie prieš metus laiko ten pradėjo, jie ir dabar ten yra daugumą. Tai pirmiausia, nu, maloniai nustebintas. Visi, kurie norėtų paskaityti, įeikit, labai rekomenduoju, ten įdomios diskusijos šiaip. Ir ten įdomus žmonės rašo. Ir įdomiai diskutuoja. Ir štai ką aš ten radau vieną iš komentarų. Tarp kitko, apie tą naktigonę ir apie laisvą bangą. Mes žadam padaryti vieną naktigonę kitokią ir pasišnekėti su žmonėmis, o dabar ta naujas visokios technologijos leidžiama, nu, panašiai kaip Skype. Ir aš prašyčiau atsiliepti tuos vat, naktigonės komentatorius Laisvosios bangos puslapį internetinį. Ten reikia rašyti Rolandas Palauskas, naktigonė ir turėtų jums išmestos komentarus. Aš norėčiau, kad tie žmonės atsilieptų parašytų vat, Kazimierui Juraičiui, kokiu tikslu. Aš noriu juos pakviesti sudalyvauti va, toj mūsų būsimoje diskusijoje, kai mes būsim pasiruošę. Nes ten žiūrėkit, kokie ten yra žmonės. Pavyzdžiui, žmogus, kuris e, pasirašo Herkumonti. Aš atsimenu dar nuo, nuo rudens ir pavasario. Jis vienam komentarį yra sakęs, kad dirbo berots Abbey Road studijai. O Abbey Road studija tai bitlai ten įsirašinėjo. Ir jis pats sako, per mano pro mano akis praėjo nušulai, grandai pasaulio muzika. Jis ir šiaip žmogus įdomus ir matęs pasaulio turi ką pasakyti, bet va šitas, vežu, nu, yra su juo apie ką pašnekėti ir būtų įdomu jį pamatyti, jį pakalbinti. Tai aš tiesiog prašyčiau, kad jis parašytų Kazimirui, susisieksite ir ten paderinsite, jeigu jis tokį norą pareikštų. E, ten dar yra žmogus, kuris vadinasi Edis iš Zelandijos. Tai irgi apvažinėjęs, gyvenęs visame pasaulyje ir dabar jis yra Zelandijoje. Įsivaizduokit, kaip būtų įdomu su juo susisiekti, jis ten irgi įdomiai komentuoja. Egi Smile ten yra toks labai įdomus komentatorius irgi nuo pat pirmų naktygonių. Paskui yra toks žmogus, kuris e, pasivadinęs Romas. Ir štai kas mane sudomino, aš skaičiau tos savaitgalį tos komentarus, Jis rašo, kad 20 metų dirba Rusijoje kosmoso srityje. Ir pusę metų būna Maskvoje, pusę metų būna Lietuvoje. Ir yra pažįstamas arba bent jau susisiekė su na, Rusijos elito atstovais, tiek politikos, tiek ekonomikos. Tai įsivaizduokit, koks būtų įdomumas su tokiu žmogum pašnekėti. Taip kad kviečiu ponas Romą, jeigu tik jūs mus kur nors, o mes dar Aš tikiuosi parašysim jiem ir asmeniškai tą naktigonės puslapį, laisvosios bangos radijo internetiniam puslapį. Ir daugiau ten yra žmonių, aš dabar tiesiog čia visų nevardinsiu. Bet e, tiesiog prašom atsiliepti, kurie norėtumėt sudalyvauti. Bus visai kitokia naktigonė pokalbis, ne mano monologas, o štai su įvairiausiais žmonėmis. Išsibarščiusiais po visą pasaulį arba ir Lietuvoje. Pavyzdžiui, Emilis iš Utenos 11 klasės moksleivis, kuris tada mums organizavo susitikimą patį tokį mažiausiai pavykusi. Nors kas čia žino, nors kas čia žino. Jis turėjo savo pliusus. Žmonės pamatė, kokie gali būti žmonės ir kitokie. Taip kad negatyvus, negatyvi patirtis irgi yra patirtis. Taip kad Tai naktygonėje mes ruošiamės kviesdami žmonės iš anksto tos, kurie norės pasisakyti. O visi, kurie šiaip norėtų, rašykit Kazimirui ir jis, ir jis pabandys ten visą tą sutvarkyti. O štai dabar ką, kokį komentarą aš perskaičiau ir norėčiau atsakyti jį. Tam laisvosios bangos komentarų puslapį. Jonas, pasivadinęs Jonas, rašo štai taip. Gal euroskeptikas, čia aš tas, gali pakomentuoti, kodėl škotai net ir atsiskyrę nuo Junktinės karalystės, nori išlikti rezervinės valiutos dalimi, o ne įsivesti savo atskirą valiutą. Tai turime svarstavimą. Na, šitame Jono komentare jaučiasi tam tikrą ironiją mano atžvilgiu. Jis mano, kad čia yra argumentas jau toks mirtinas, kuris muša visus jau kozirius šito ryto šalininkų, jam taip matyt atrodo, aš taip jaučiu tokį. Tokia, nu, matot, škotai taip Nu, ponsionai, taigi jūs pats rašot, jie nori išlikti rezervinės valiutos dalimi. Tai kam jam įsivesti savo niekam nereikalingą valiutą išskyrus jų pačių, jeigu jie gali turėti rezervinį valiutą? Aš aišku nežinau detalių, aš ne, ne, ne, neturiu ką pasakyti, bet čia greičiau įtariu, kad škotai laiko save to svaro sterlingo dalimi ir laiko, kad jiems jis irgi priklauso. Ir aš manau, kad bus griežtos, ilgos ir sudėtingos dėrybos. Kiek emisijos gabalo jie kartu su to pasiims. Nes greičiausiai jiems tas svaras sterlingas reikalingas tik su emisijos gabalu. Kitaip sakant, du bus du emisijos centrai, bus Škotijoje ir Anglijoje. Nes jeigu jie neturi emisijos teisės, tai tada visai kita istorija. Gal jie ir nenorės šito, aš čia neteigiu. Neteigiu. Aš girdėjau, kad visą naftą Škotijoje suteikė. Taip, yra, vėl, taip, taip, jie turi naftą, jie turi naftą. Taip. Vėlgi papildomas argumentas. Taip. Bet aš turiu rimtą įtarimą, kad jam tas varas sterlingas reikalingas vat, būtent dėl tos rezervinės valiutos statuso ir iš karto emisijos gabalą gaus. Kaip kitą pavyzdį jums pasakysiu Baltarusijos ir Rusijos ilgametės dėrybos dėl bendro pinigų. Nežinau, kiek ten jie metų dėrėjosi, dėrėjosi. Jau būdavo paskelbima, tuoj, tuoj bus bendra valiuta. Ir kaip jos nėra, taip nėra. Čia ne muitų sąjungos, kur čia dar, dar kita istorija. Čia buvo tik Baltarusijos ir Rusijos. Turėjo būti bendra valiuta. Kodėl jie nesusitardavo? Todėl, kad nesusitardavo Emisijos. Dėl emisijos. Maskva sakė, pas mus bus emisijos centras, mes, o Baltarusė ne. Duokit ir mum gabalą. Pranda? Jie nenorėjo baigti. O čia tas, apie ką aš visą laiką kalbu, jeigu tu turi savo pinigą, tu turi tai galimybę ją imituoti ir tą kažkas pinigą ima, tai čia klausykit, geresnio biznio būti negali. Čia niekas tada jau neperspėjo <coughs> šito biznio. Jeigu tu spausdini popieriukus, tai jos kažkas ima ir tu už jos gali bet ką gauti pasaulyje. Tai va dėl to Minskas su Maskva ir nesusitarė, nes Maskva nenorėjo duoti kažkokio gabalą emisijos Minskui. Ir dabar aš manau bus didžiulės dėrybos, kada muitų sąjunga bendrą valiutą įvedinės, kaip ten jie tengė, kažkaip jau jie ten pavadinimų turi. Aš manau, kad bus vėl žiaurios dėrybos dėl to, kaip kas kokiom proporcijom emituos tą pinigą. Tarp kitko, yra klausimų, kaip emituojamas euras ir kaip ten kas sprendžia. Ir žinokit, aš neturiu atsakymą šitų. Man pačiam tas klausimas įdomus ir nerandu nei informacijos, nei žinau Lietuvoje, kas man galėtų paaiškinti. Kaip ten ir kokiais mastais kas sprendžia, žinai. Kieno ten balsas pagrindinis. Bet įtariu, kad Vokietijos, nu, jeigu jau su Prancūzija susitarė, tai matyt jie ir sprendžia, nes Reikia turėti omeny, kad Vokietija yra pagrindinis sponsorius. Nes vokiečių įnašas į ES biudžetą yra didžiausias. Ir jinai yra minusi. Taip, kad, taip įtariu, kad jinai yra. Bet žiūrėkit, kai dar o tas pats Edis iš Zelandijos, kaip atsakė Jonui. Sako, tai visi škotai kitaip supranta nepriklausomybę. Naujoji Zelandija, Australija, jos visos yra atseit nepriklausomas, bet Anglijos karalienė vis tiek gerbė. Taip sakant, jis, jis mano, kad škotai kažkaip kitaip tai jų nepriklausomybė atrodys ir dėl to jiems ir ta valiuta nesvarbi. Nežinau, nesu tikras, aš manau, kad ten bus dėrybos dėl emisijos. Bet šiaip jau, kad iš tikrųjų ta Britų sandrauga, jinai tokia labai neaiškus darinys, suprantat? Ir Anglijos karalienė lyg ir nieko atseit nereiškia, bet kai pažiūrė jos įgaliojimus, įgaliojimai milžiniški. Tai kur čia ta demokratija? Čia kažkas pergyvena, kad, suprantat, nu, nežinau, tas pats Lukašenka, šiek tiek jis ten 15 metų valdžioj, bet kodėl nepergyvena, kad Anglijos karalienė jau kiek 60 metų valdžioj ir bus iki pat mirties. Ir kai pasižiūri į, į, real, į realias tokias visas tas funkcijas, Tai netaip mažai jinai ten turi galių. Ir pasirodo, jinai dar turi galių ir, ir toli, dabar jau nuo tos, tos Britų sandraugų šalyse. Keisti dalykai šitam pasaulyje darosi, funkcionai. Tarp kitko, tas pats sėdis iš Zelandijos primena dar ir tokį dalyką. Atsako, pažiūrėkite. Jungtinės valstijos numetė atominę bombą ant Japonijos. Šis vienintelį O kas pirmą ir paskutinį kartą panaudota atominė bomba, tai buvo Junktinių valstybių ant Japonijos. Nu, ten siaubai, ten iš karto sudegė šimtai tūkstančių žmonių, ten e, pasiekmes laikėsi ten dešimtmečius ir dabar dar jie jaučia tas pasiekmes. Čia Edis iš Zelandijos rašo, bet žiūrėkit čia. Japonai su amerikonai šiandieną sugeba bendradarbiauti. Kažkaip sugeba Nu, ta, ta praeitis neslėgia jų šiandieną santykių. Ten, tarp kitko, ir Amerikos karinė bazė yra po šiai dieną. Nu, yra ten protestai, japonai kartais protestuoja, reikalauja tą bazę išvežti. Bet iš principo, tai nėra tokie santykiai, kaip mūsų, sakykime, su, su Rusija. Čia Edis, Edis iš Zelandijos prie to veda. Pas mus yra tokie hipertrofuotai orientuoti į praeitį. Ir jis duoda pavyzdį va, tų pačių japonų ir amerikonų, kur, kur nėra šitų. Nors nusikaltimai japonams iš amerikonų pusės buvo baisesni dar. Ta pati galima pasakyti apie prancūzų ir vokiečių santykius. Nu, jie ten pjovėsi šimtmečiai. Ir paskutinis karas visai nesenai buvo, mes paskui kaip tik prie to prieisime. Gerai, toliau einam. A, čia dar rytis Rytis klausė, kaip čia sako yra? Nu, aš sakiau, kad europarlamentaras neturi įstatymų iniciatyvos teisės, o jisai sako, kaip tos visos estrelos, čia dėl ko čia toks triukšmas kilo. Tai pons Rytį, estrelos buvo neįstatymas, tai buvo rezoliucija. Jinai nėra privaloma, bet jinai rodo Europos parlamento nusiteikimą tam tikrą. Jinai rodo tam tikras pažiūras. Rodo tą prasmių lauką, kuriame jie tripčioje. Taip kad tos rezoliucijos, jos nėra įstatymai, bet jos rodo tai, kas neužilgo gali tapti įstatymu. Rodo nusiteikimą tam tikrą. Taip, o dabar štai ką rašo Vydas, Vytas Barzda Pikščius. Taip įmantriai pasivadinęs. Vytas Barzda Pikščius. Kiek truks laiko, kol vergai susivoks, kad jie vergai naujų laikų, kurie skiriasi nuo anų vergų tik mažų civilizacijos žingsnių. Kas pasikeitė žmonių mąstysenai nuo tarkim pirmo šimtmečio iki dabar? Klausimas, taip sakant, įtarpuokit. Jis susišaukė su pačiu pirmu Dariaus klausimų, kad po Eurovizijos ir prezidento rinkimų gal jau viskas baigta. Čia iš esmės ta pati mintis ir atsakymas irgi galėtų būti panašus, bet jis man duoda pretekstą atsakyti žmogui, kuris, nu čia matyti ir vardas ir pavardė yra tikri, Audrius Rustus. Ar Rustus, ne, tai būtų ilgojo, tai matyti Audrius Rustus. Jis parašė tokį didžiulį, didžiulį srautą komentarų, paskui į malonų pakvietimą padiskutuoti dviese prie, prieš kameras, nu jis, nežinau, supyko kažkodėl, pradėjo vadinti mane visokiais vardais, užpuolė Kazimerą už tą pasiūlymą ir taip toliau. Na tai mes jam atsakysim, bet štai dar grįžkim prie to Vytas Barzda apie tuos vergus ir kiek, ko, kas pasikeitė žmonių mąstymė nuo pirmo šimtmečio iki dabar. Su vienu, vieno radio direktorium dabartiniu, vieno Lietuvos radio direktorius šitas žmogus yra senas mano prietėlis. Tai kokiais 82-3 metais mes turėjom kalėdų vakarą žiaurę diskusiją. Mums dar buvo tada po kiek jau. Nebuvo dar ir po 30 metų. Ir jisai buvo šalininkas minties, kad žmogus tobulėja, kad jo mąstymas tobulėja, kad viskas pasaulyje gerėja. O aš jau tada sakiau, kad nu nematau aš šitų požymių. Ir aš jau tada sakiau jam, skirkim civilizacijos progresą nuo žmogaus progresą. Taip, civilizacija, tai štai va, kompiuteriai, ten televizoriai vis mandresni, kalbos nėra, techninė pažanga, nu kas ginčysi. Bet čia yra civilizacijos pažanga. O dabar pasižiūrėkime žmogų, kuris gamina tą visą techniką ir kuris pato vartoja tą techniką. Ir tada aš jam sakydavau, nenoriu minėti jo vardo ar pavardės, gal jam bus nemalonu, dėl to aš nesakau. Aš jam sakydavau, žmogus apsiskaitęs, ir sakydavau, juk tai paskaitykim seniausius rašytinius šaltinius, ką žmonija turi. Nu ką, Gilgamešo epas, Mahabharata, Ramajana, tai graikų dramas, ypatingai įdomu, graikų dramas. Tai. Ar jūs ten matot žmogų kitokį negu dabar? Ar to žmogaus yra kitokios emocijos? Ar jis ten neturi to paties pavydo? Ar jo yra daugiau arba mažiau negu dabar pas žmogų? Nu, man atrodo, kad ne. Žinokit, aš tada jam sakydavau savo tam prietelį, aš dar bandyčiau įrodinėti, kad žmogus pablogėjo. Tai aš dar gal surašiau argumentų. Bet kad jis pagerėjo, kaip žmogus, kaip dvasia, kaip siela, ne? Nu, nerandu aš argumentų. Kitas dalykas, kad mes labai šito norim visi. Į šitą yra orientuotos visos religinės sistemos, visokie doroviniai mokymai. Daugelis žmonių iš to yra pasidarę biznį, jie uždirba. Parduodami tam tikras iliuzijas, kad žmogus gali tobulėti. Aš vėl nekalbu apie atskirą žmogų, bet supraskite mane teisingai. Atskiras žmogus savo galimybių rėmasi, be abejo, jisai gali ir, ir, to, ir keistis, ir tobulėti. Ir tai, tie rėmai, kuriuos jam uždeda prigimtis, nu aš per savo gyvenimą netokį jau ir trumpą. Aš nesutikau nei vieno žmogaus, kuris būtų peršokęs savo prigimtinius rėmus. Tu matai jo prigimtinį, tu ne, toli gražu, ne kiekvieno, dauguma iš mūsų net tų duotų rėmų nepasiekė. Jis neišnaudoja tų galimybių, kurias jam davė gamta. Mes neišnaudojame. Bet peršokti tos rėmus, kurios gamta davė kiekvienam iš mūsų, jie labai skirtingi. Deja, bet taip jau mes gimstam su labai skirtinga potencija. Bet neišnaudojam ne tos, kas mums duoda. Bet aš čia šneku apie žmoniją, ne apie atskirą žmogų. Taigi žmonija, nuklausykit, tai karai, karai pasidarė tik įmantresni. Jeigu anksčiau, tai kiek galėjo užmušti koks nors Romos legionierius su kardu ir su jėtim kokia nors, ar ne? O dabar, jau pirmam pasauliniam kare dujų buvo paleista. O dabar apskritai amerikonai sėdi prie kompiuterio, spauda mygtukus ir leidžia dronus nepilotuojamus, kurie nuskrenda kur nori, gali ir čia atskristi va pas mus ir padarys tą, kas jiems bus ten užprogramuota. O, o žmonių žudimas pasidarė paprastesnis ir tų žmonių žudimo kiekiai išaugo greičiausiai, nes Paprasčiau visą tą daryti. Toliau apie tą, vat, apie verdus. Kad jie kaip buvo vergai, taip ir, ir liks. Nudėja, vėl žmonija visą savo istoriją nori, nori išeiti iš tam tikros duotybės. Vieną kartą kažkokiam susitikime, pamenat, kur čia buvo, ne kažkokiam mieste, žmogus, kur sakė, kad šveicarai tą referendumą padarė, ten kiekvienas gaus po 2000 eurų. Ir aš niekaip jam negalėjau įrodyti, kad nu, tai yra neįmanoma iš principo. Nu, nes, nes, Alitui. Alitui. Nes nu, smagu, smagu galvoti, kad tau nieko daryti nereikia, tu gauni 2000 eurų, netik. Nu. Bet dabar žiūrėkim, kas atsitinka. Ašgi turiu nu, argumentą, kuris, sakau, tarkim, kad ne po 2000, o po milijoną kiekvienam duodu. Vat kiekvienam lietuviui rytoj duoda po milijoną litų. Nu ir Kiprai atrodys, kad tu turtingas žmogus, ar ne? Taip. Bet kai tu, tas turtingas žmogus, nueisi nusipirkti ką nors tokio ypatingo, ko tu norėjai, ne? kokią nors vat, naują plazmą ten su už 15 tūkstančių, tu nieko ten nerasi toj parduotuvėje. Nes tas pardavėjas irgi turi milijoną, ko jam eiti darbą. Tas, kuris tą plazmą turėjo pagaminti, <laughs> jis netėjo į fabriką, nes jis irgi turi milijoną. <coughs> Ir tada gudres, gudresni, tie, kurie bus gudresni, su to milijonu supirks labai greitai paprasčiausias bulkutės cukrų ir druską. Ir jau po savaitės jums parduos už milžinišką kainą tai, kad jūs galėtumėt savo skrandį numarint šiam vakarui. Ir viskas vėl stos į tą pačią sistemą, kuri yra amžiais, kaip tai liūdnai beskambėtų. Ir tada lieka kas? Tada lieka iš tikrųjų mažinimas tos socialinės atskirties. Tai nereiškia, kad negalima šiek tiek tą viską sušvelninti. Tai visiškai nereiškia. Ir pasaulio istorija nu, yra pilna pavyzdžių, kada buvo sušvelninta. Pavyzdžiui, vienas iš tokių unikaliausių pavyzdžių tai yra tas mažai kam žinomas Lietuvoje Paragvajaus pavyzdys. Kada nors atskirai pašnekėsim. Va ten 19 šimtmetį buvo įgyvendintas tam tikras eksperimentas socialinis ir ten e, dar prieš visus Leninus ir Marksus su Engelsiais, ten jau nebuvo privačios gamybos priemonių nusavybės. Ten buvo nemokamas gydymas, nemokamas mokslas ir panašus dalykai. Ten buvo daug kitų tokių, visada buvo tokia vat, socialinė lygybė, buvo bandymas išeiti vat, iš to užburto rato. Na, kaip prašo, kaip prašo žmonės, kurie tuos dalykus studijuoja, jiems šiek tiek pasisekė, bet tai labai nepatiko visiems kitiems aplinkui esant. Ir pirmiausiai nepatiko tuometiniams pasaulio valdovams Britams, nes tuo metu Britai atliko dabartinių jungtinių valstybių vaidmenį pasaulio. Ir Britai Išprovokavo ten jų kaimynus, Braziliją ar kitas valstybės. Ir tas Paragvajus buvo paskandintas kraujui. Kraujui. Ten buvo išžudyti beveik visi vyriškos lyties asmenys. Nes kai žuvo vyrai, paskui kaip rašo, nu aišku, aš pats nei mačiau, nei ten buvau, žinot. Aš remiuosi to, ką aš skaičiau, jeigu jie rašo neteisybę, aš jums neteisingai perduodu. Bet yra rašoma, kad e, Jie žmonės gynė savo tą valstybę, savo tą, teisingiau ne valstybę, o tą modelį gyvenimo kito. Kai jau žuvo vyrai, ėjo paaugliai. Ir dėl to įžudė praktiškai visus tos vyrus. Kitaip sakant, ta valstybė e, buvo sunaikinta. Nes tai galėjo būti visiškai negeras pavyzdys. Jisai, taip sakant, tiems, kurie kontroliuoja pasaulį ir kurie gyvena. Bet norai tokie visą laiką yra, nu, ta pati Skandinavija, paimkime šios laikus. Ten yra milžiniški mokesčiai, ten yra progresyviniai mokesčiai ir jie prieina iki 80 procentų ten kai kuriuose šalyse. Tu turi sumokėti 80 procentų savo pajamų, nu, tuo tam tikro uždarbio laipsnį. Ir visi tie pinigai eina į biudžetą ir tada iš tų pinigų yra paskirstoma, už tai ten yra tokio daug to viešojo gėrio to, sakykime. Viešos erdvės prižiūrimos, ten ligoninė, švietimas, va, iš tų pinigų, kurie yra atimami iš, iš gerai uždirbamų. Ir dėl to iš Skandinavijos tie, kurie gerai uždirba, dažnai bėga. Jie nenori palikti uždarbių, nors, pavyzdžiui, abba. Abba niekur nebėgo. Ir jie nuo savo tų milžiniškų uždarbių, jie sutiko atiduoti tos didelius mokesčius ir jie savo Ramiai gyvena Švedijoje, sutikime. Man yra tekę, man yra tekę taip skaityti suomių, pavyzdžiui, atsakymą, nes jų taip ir paklausė, sakė, jūsgi prarandant tuos energingus žmonės. Jie nenori mokėti jums tų milžiniškų mokesčių ir jie palieka Suomiją. Nu gerai, sako, tegu jie važiuoja. Bet mums yra brangi ta mūsų sistema. Va, tokia. Va, tai yra bandymas, taip kad tų bandymus mažinti socialinį atskirtį buvo, nes paskui prieisim prie šito Audriaus Rusto klausimu ir čia labai siejasi, nes Tarybų sąjungoje tai irgi buvo bandoma padaryti. Ir e, čia bus labai rimtas pokalbis atsakant į jo klausimus. Bet pradžiai štai apie tą, tą Vyto Barzdos tą pasakymą, kad žmonės, kai buvo vergai, taip ir liko. Ir kas pasikeitė per šitos tūkstančius metų. Tai aš atsakau, pons Vytai, žmogus kaip toks, mano manimu, nepasikeitė yra tam tikri dėsniai įdėti šito pasaulio kurėjo ir, ir tų dėsnių nepakeisi, tik juos galima, žinant tuos dėsnius, neužmerkiant akių, šimtus kartų sakiau. Jeigu mes bandysim įtikinti save, kad nėra va šito skirstimo į avis, šunis, vilkus ir piemenis, jeigu mes manysim, kad šito nėra, tai tada mes visada norėsim to, ko būti negali. O jeigu mes pripažinsim, kad dauguma yra avis, čia nieko blogo nėra tame pasakime, tai yra tam tikras, na, žmogaus prigimties apibūdinimas. Avis, šunys, vilkai ir piemenys. Ir kad tie vilkai, jeigu nebus reguliuojama, visada pjaus tas avis ir šunys, visada pjaus, visada gudresni, gyvens tų naivių sąskaito, tų naivių yra gerokai daugiau. Ir tik visą tą, jeigu tu priimi kaip duotybę, tada gali reguliuoti. O jeigu tu bandysi iš avių padaryti <laughs> piemenys arba vilkus, nu nieko neišeis, neišeis nieko. Tarp kitko, ta pati Tarybų sąjunga bandė tą padaryti, nu, jinai auklėjo tą žmogų. Čia, paskui šiek tiek pašnekėsim, kuo viskas baigėsi, suprantate? Dėl to mano supratimu būtų žymiai racionaliau priimti va tą supratimą, kad žmonės yra skirtingi ir kad tie budresni, tie protingesni. Čia ne jų nuopelnas, kad jie tokie gimė. Jie privalo atiduoti savo dalį va tiem žmonėms, kurie, nesu, nu, kurie naivesni, kurie nelabai susigavo. Kitaip sakant, neleisti begėdiškai išnaudoti. Bet šitą mano supratimu galima padaryti, bet pakeisti pačių dėsnių neįmanoma ir dėl to nieks nepasikeitė ir nieks nepasikeis, nu nebent pradės čia dėti tos čipus į smegenis, bet čia jau bus ne žmogus, čia jau bus visiškai kažkas kitas. Ir tai tada kyla klausimas, o kas bus tas, kas deda, ar ne? Ką jisai programuos, tai bus gal ko gero dar baisiau negu dabar. Tai jau geriau nereikia tų čipų, suprantate. O dabar perinam prie Prie Audriaus Rustaus klausimų ir pretenzijų, tai pasakykime. Čia noriu pasakyti tokį porą žodžių įžangai. Kodėl aš pakviečiau į diskusijai tiesioginiam eterį, o ne, neparašiau atsakymą. Taigi štai, Audriau, aš ne vieną kartą esu sakęs. Tiesiog matyt pats arba neklausai, arba praleidai prausis. Pirmiausia, visi internetiniai, internetinės aikštelės visos, kur vienaip ar kitaip yra liečiami ten mano kažkokie pasisakymai, o jų šiandieną yra nu, kažkur apie dešimt internetų. Tai išgirskit, ką aš sakau visi. Nei vienos iš šitos aikštelės aš nekontroliuoju ir nevedu. Nei vienos iki susitikimo su Kazimieru vasario mėnesį. Didžiosios daugumos aš nežinojau, kas daro. Dabar jau žinau bent kas daro. Bet ir toliau nedalyvauju. Kodėl aš nerašau komentarų raštu? Todėl, kad, kaip sakiau, aikštelių yra dešimt, gal ir daugiau, gal aš ne visą žinau. Tai dabar, jeigu ten visur dalyvauti ir rašyti, nu tai tada daugiau nieko gyvenime ir nebeveiksi žmogus. O jeigu rašysi pripuolamai, va štai Audriui Rūstui atsakėjai, o Edžiui iš Zelandijos neatsakėjai, tai kaip dabar suprasti, kodėl tam atsakėjai, o tam neatsakėjai? Nebus, irgi nesuprasi, kas čia... Todėl aš esu saudavęs jau senai tam tikrą žodį, nedalyvau šitose diskusijose, neatsakinėti, bet aš skaitau komentarus, aš stengiuosi pajusti kažkokius tokius apibendrinančius klausimus ir tada jau atsakyti, vat, naktigonėse arba vienaip arba kitaip, atsakyti tai, ką žmonės rašo, kokie argumentai, kokie kontrargumentai ir panašiai. Ir dėl to aš neatsakiau Audriui Rūstui raštu ir neatsakysiu, taip kaip niekam nesu, nesu parašęs nei vieno komentaro jokį Facebooką, tiesą sakant, net nemokėčiau ir parašyti dar. Nes ne, tiesiog nesinaudoju šito. Ir pasakiau, kodėl. Ir dar sėki sakau, pačių Facebookų nevedu. Daug kas įsivaizduoja, kad ten yra, kad ten, kadangi mano vardas figūruoja, kad tai aš ir stoviu už to. Ne. Ir ne tik, kad nevedu, bet ir, nu ir Kazimieras patvirtins, net ir įtakos nedaro. Norėjau pasakyti tą žodžią. Taip. Vat Kazimieras tai veda ten YouTube, taip? Nu, ką jie nori, tą jie deda, suprantate. Taip kad, ir tarp kitko nieko gero tame nėra. <laughs> Turėtų būti nors vienas, nors viena aikštelė, kur aš būčiau atsakingas už ją ir mes galbūt prie to prieisim. Greičiausiai tai turėtų būti tas Rolandas Paulauskas.lt. Aš manau, kad ten turėtų būti tas, kur aš prisimčiau atsakomybę. Bet kol kas ir tai nėra. Tai daro žmogus Edgaras. Edgaras, jo vardas ir aš jį tik šiandien pirmą kartą pamačiau, kaip jis atrodo. Bandėmus darė. Bet sakau, kol kas nėra šito. Taip kad tai įžanga yra audriui rūstui, kad jis suprastų, kodėl aš raštu neatsakiau, o pakviečiau diskusiją. Bet jis nes nenorėjo dalyvauti, bet jo klausimai vat, pasirodė ne tiek įdomus, kiek būdingi dideliam kiekiui Lietuvo žmonių, jie yra tipiški. Ir dėl to aš paskirsiu nemažai vietos atsakymams į jo tos klausimus. Jie yra visiškai šiaip neįdomus, jie yra ganėtinai banalus. Banalus ta prasme, kad na, dažnai kartuoja. Ir, ir da, da, da, dažno žmogaus. Bet aš apie tai nesu niekada kalbėjęs. Tai dėl to aš pasakysiu savo poziciją, va, tai keletą labai svarbių dalykų šiaip jau. Ir šiaip mes pradedam pokalbį apie Rusiją, jeigu norit. Reikės apie ją kalbėti daugiau. Bais sunkus dalykas šitoj visoje situacijoje. Žmonės yra emociškai užsiangažavę, jie turi iš ankstinį įsivaizdavimą ir, ir tarp kitko Audrius Rustus iš tų klausimų matyti, jis turi savo nuomonę. Jis klausia, bet tai jau yra atsakymas tose klausimuose. <laughs> Jau ten nėra jokio abejonių, jis viską ten jau <coughs> teigia. Tai yra neklausimo teiginiai. Jis nori jūs demaskuoti. Ir taip ir jis mano, kad jis tais klausimais mane demaskuos ir demaskavęs ten kažkam rodys ir kažkokį savo uždavinį spręs. Ir ne veltui aš visą šitą darau, o po to Vito Barzdos klausimo apie tai, kad žmonės kokie buvo, tokie ir yra, ar jie keičiasi ar nesikeičia ir panašiai. Čia viskas iš to išplaukia. Ir pradėkime dabar. Štai pirmas teiginys. Audrius Rustus rašo. Ar netrodo, kad Rusijos žmonės dėl šimtą metų vykdomos propagandos iki šiol negali atskirti realybės nuo melo? Reiškia, Audrius Rustus mano, kad Rusijos žmonės dėl šimtą metų vykdomos propagandos šiandieną neatskiria realybės nuo melo. Na, pabandom dabar panalizuoti va, šitą, šitą teiginį ir šitą klausimą. Tai pirmiausia, sektų išvada, kad Audrius mano, kad visi kiti, ne Rusijos gyventojai, tą gali padaryti. Nu, toks, toks susidaro įspūdis, kad jo manimu tik Rusijos gyventojai neatskiria, o at visi kiti, kadangi ten propagandos nėra, tai jie atskiria realybę nuo melo. O Rusijai šimtas metų propagandos, nu, iš karto iškyla abejonė dėl to šimto metų, nes per šimtą, prieš šimtą metų tai buvo carinė Rusija, paskui buvo įvairios tarybinės Rusijos, va čia žmonės iš karto darė klaidą, iš karto. Ir Audriaus e, komentaras, aš matau, kad jis toj klaidoj gyvena. Jiems tarybų sąjunga tai yra vienas didelis toks vienodas gabalas. O iš tikrųjų tai buvo labai skirtingi etapai su visiškai skirtinga net ekonominė situacija. Jau nekalbant apie visus tos žiaurumus, kurie dažniausiai yra siejami su, su Stalinu, ten su Tarybų sąjunga. Trumpai pasakysiu tuos etapus, kad suprasti. Revoliucija, tai yra karinis komunizmas. Tai nuo 17 metų iki ten kažkur 20. Paskui yra NEPAS, Naujoji ekonominė politika. Vėl ten keletą metų. Paskui nuo 30 metų prasideda industrializacija. Jie ruošiasi karui. Toliau yra karas. Vėl kita istorija. Toliau yra pokaris. Maždaug iki Stalino mirties. Visiškai kita ekonominė sankloda. O nu, tarp kitko, pasakysiu greičiausiai daugam naujieną, bet va toj Stalino, Stalino laikotarpyje buvo skatinamas kooperatinis judėjimas. Tiek būtinių prekių gamybai, tiek e, žemės ūkiai. Ir, pavyzdžiui, net toks, toks pavyzdys, kad pirmieji radijo imtuvai, pirmieji televizoriai buvo padaryti kooperatyvų. Kur buvo ten esmė? Reikia. Kooperatyvas e, galėjo, negalėjo naudoti samdomos darbo jėgos, ne savo giminaičių, ten aš smulkiai nežinau, bet ten buvo pribojama. Bet buvo privati nuosavybė, tokia nuosavybė savotiška, pajai kooperatyvė. Bet buvo skatinama iniciatyva ir žmonės galėjo atgaminti, ką nori ir pardavinėti ant toj to, to rinkoje vietoj. Ir, pavyzdžiui, Hruščiovas atėjęs į valdžią visą šitą likvidavo. Ir nuo to laikotarpio pradėjo trūkti maisto. Ne tai, kad maisto pradėjo trūkti, ir nomenklatūra sumažėja to maisto. Įvairovės tokios nebereikia. Ir lygiai taip pat e, visokių būtinių prekių. Žmogaus iniciatyvą suvaržė. Visiškai kitas net ekonominis e, gyvenimas. Ir taip iki pačios pabaigos. Sakykime, jau nuo Hruščiovo ten, Brėžnevo laikotarpį, toks pats ramiausias, nėra jokių ten baisių nei kas ten sodina į kalėjimą už politiką labai. Buvo politiniai kaliniai, bet jų buvo jau ten labai nedaug palyginus su Stalino laikotarpiu. Visiškai kitokia epocha. Ir Gorbačiovas, kuris visą tą projektą uždarė, tai vėl kita istorija. Ir apie kiekvieną iš šitų vat, laikotarpių būtų galima kalbėti atskirai, jie labai skirtingi, labai skirtingi. O mes suvokiam kaip jau vieną didžiulį darinį iš Bet kodėl aš tą prisiminiau? Todėl, kad vat, per šimtą metų šitą, apie kurios rašo, propagandą. Tai ir propaganda buvo labai skirtinga. Labai skirtinga. Bet čia esminė tame, mane nustebina, kaip, koks keistas požiūris. Reiškia, rusai, Rusijai propaganda yra, ir jinai ten buvo, be abejo. Bet tai, pon Saudrė, o tai ką? Kitur nėra propaganda? Ir kiti žmonės Ne Rusijos gyventojai skiria realybę, tai yra skiria realybę nuo mitų. Bet mane tas stebina. Kaip reiškia yra toks keistas įsivaizdavimas pasaulio. Tik ten yra vat, Rusijai blogi žmonės, nu jeigu geri, tai propagandos užmygdyti, o vat jau kitoj pusėje išeitų geri, nemiegantis, be propagandos, nu ir tada aš tiesiog Suprat, supraskit mane teisingai. Vat tie klausimai mane verčia e, būti tokiu kaip ir Rusijos advokatu. Aš jo visiškai nenoriu, čia ne apie tai šneka visiškai. Bet kai žmogus nu, mato tik vieną pusę, nori, nenori, turi jam parodyti tą kitą pusę. Ir dabar pasižiūrėkime, nu, ar, nu, peržvelgime pastarųjų keletą metų į vakarus pažiūrėkime ir pradėkime štai nuo ko. Dabar po internetą vaikšto E, mitingo Vokietijoje įrašas. Didelis. Kaip? Kocho turbūt tai ten tas pasisako, e, reiškia, prie, prieš Europos Sąjungos. Ne, tai ten irgi vaikšto, ne, ne. Aš neatsimenu pavardės to kalbėtojų. Kažkoks didelis miestas Vokietijos, žmonių ten yra, nu nežinau, gal tūkstantis, du tūkstančiai auditorija ir kalba žmogus, vokiškai kalba. Ir sako, kad mes kiekvieną pirmadienį dabar rinksimės į mitingą va šitoj vietoj protestuodami prieš tai, ką daro Vokietijos žiniasklaida. Jisai sako, aš jau nebegaliu žiūrėti televizoriaus ir klausyti radijo ir skaityti jų laikraščių. Tai yra ištisas melas, suprantate. Ir jis kalba tiem vokiečiam, kiek jūs gali zombintinti ir taip toliau. Ir nežinau, ar įvyko kitą pirmadienį tie mitingai, bet jis ten sako, kad kiekvieną pirmadienį jie dabar ta ta ta ta ta ta ta. ta. Tokių vat, video šiandieną internete yra ir daugiau. Ir koks dar įdomus fenomenas. Mačiau interviu vieno televizijos kanalo viršininko, kuriame jis rašo štai tokį dalyką. Sako, pastaraisiais mėnesiais mes parodom kažkokį reportažą, čia šneka yra apie politinius dalykus, apie įvykius pasaulyje, susijusius tą pačią Rusiją, Ukrainą ten ir, ir Siriją ir, ir kas tik jūs norite, tokio tipo. Jis sako, mes parodom vienam rakte, o komentarai, absoliuti dauguma sako, jūs meluojate. Vokiečių. Ir jie pradeda svarstyti, kad reikia, mūsų žiniasklaida visiškai netitinka žmonių įsivaizdavimą. Tai čia, pon Saudriau, tai, tai čiagi ne aš sakau. Tai sako įvairiausi vokiečiai, įvairiausio rango žmonės. Jie sako, kad jie pavargo nuo vakarų žiniasklaidos propagandos. O kai mes kalbam apie propagandą, tai pirmiausia, tai yragi per žiniasklaidą. Tai yra pats pagrindinis instrumentas. Tai dabar, ar jūs išgirsit mano šitą vat, pasakymą? Ar jums ir toliau atrodys, kad tik vienoj pusėje yra žmonės neatskirantys realybės, o štai kitoj ne? Tarp kitko, toj pačioj Rusijoje procesai irgi vyksta. Protestai, vat, e, čia kanalas Došt yra toks televizijos kanalas. Jis buvo atjungtas nuo tinklų dėl to, kad labai įžeidė rusus apie Leningrado blokadą, jis pasisakė, kad yra tam tikri šventi dalykai, vat vėl aš paskui tada išnekėsiu, yra šventi dalykai Rusijos gyventojams. Mums tai gali būti visiškai nesvarbu ir nešventa, bet jiems tai yra šventa. Ir tas kanalas Došt įžeidė juos ir už tai buvo išmestas iš kabelinių tinklų, o jis yra opozicinis kanalas. Ir tada žmonės protestavo, ėjo į gatves, ten irgi, kad gražintų, ir dabar jis ten lygtai bus gražintų. Kaip kad aš noriu pasakyti, kad mano akimi žiūrint, tie Rusijos žmonės per šitą šimtą metų nebuvo bombarduojami nei kiek daugiau propagandą, negu visi kiti. Galima ginčytis, kokiais laikotarpiais, kurie daugiau, kurie mažiau, bet iš principo žiniasklaida kiekviena turi savo užsakovą Ir dabar eikim toliau apie tą žiniasklaidą. Kaip mes matom pasaulį? Pat šiandieną. Užsienio žinias. Mes matom tai, ką mums parodo televizijos kanalai. O televizijos kanalai užsiprenumeruoja keletą pasaulio agentūrų žinių srautą. Tų agentūrų yra kelias, ant pirštų suskaičiuojam. Savininkai tų agentūrų sueina į nedidelį kiekį žmonių Tai va šitie žmonės ir valdo tą vaizdą, kurį mes matome. Nu, čia elementaru, šimto kartą apie tai kalbėjau. Ir labai reta kas gali turėti savo žinia šitą agentūrinį tinklą. Tai yra milžiniški pinigai, pavyzdžiui, Lietuva per maža šita, Lenkija net per maža. Ta gali sauliaisti, va, arabų pasaulį susimetė savo Al Jazeera. Rusai nesenai tik pradėjo dabar Rusija Today šitą. Čia vat, prieš keletą metų jie jau susirūpino, kad reikia turėti savo propagandos kanalą. Ir jisai dabar transliuojamas anglų, arabų ir ispanų kalbomis. Ir tarp kitko turi didelį pasisekimą. Ir, ir toj pačioje Amerikoje ten labai rimtai susirūpino, ką daryti, nes tas Russia Today pradėjo daryti įtaką. O ką tai reiškia propaganda, pavyzdžiui? Vėlgi, ką reiškia ta žodis propaganda? Propaganda gali būti ir melagingas pateikimas informacijos, gali būti tam tikras skriptingas komentavimas, o gali būti ir paprasčiausiai parodymas to, ko nerodo kiti. Vat pavyzdžiui, kai buvo e, Occupy Wall Street, arba dar geresnis pavyzdys, e, prieš porą metų vienoj valstijoje Amerikoje buvo užimtas vietinis Seimas, tai ten kokį berots mėnesį laiko jisai buvo užimtas protestuotojų. Jokia stambi pasaulio televizijos stotis apie tai neinformavo visiškai. Kur čia pirmą girdžiu? Jungtinėse valstijose aš nepamenu valstijos pavadinimą. Jeigu jau labai kam reikėtų, aš suraščiau, suprantu. Užėmė protestuotojų ir laikė ten. Žinote, savaitę ar ten dvi, vienu žodžiu. Bet įdomumas tas, kad nieks nerodė, išskyrus va tą rašo tinderį. Ir tiesiog parodė tai, kad ko nesuinteresuoti, parodyti ir patys amerikonai, sakykime. Kitas dalykas, kad tokius vat, visokius e, reikalus rodo mažos televizijos. Nu, galų galiu, mes darom naktigonį. Bet kiek čia mūsų žiūri? Tai visą tai, tai yra marginalijos. Ir kada kalbam apie žodžio laisvę, tai dažniausiai yra sakyti, niekas tau netrukdo, va tu sėdi ir kalbi. Ko tau trūksta, ar ne? Eik, įkurk savo televiziją. Nu ir lyg ir teisingai, lyg ir tu gali. Bet puikiai žinom, kad e, įkur televiziją, kad jinai turėtų įtaką, reikia milžiniškų pinigų. Ir dar pinigų nepakaks. Nes jeigu tu eisi prieš tam tikrus politinius interesus, tav ir pinigai, pinigai nepadės. O tai pakampimus, o taip kaip mes čia va šnekam, nu, šnekėkit. Šnekėkit. Taip kad žodžio laisvės niekur nėra, taip pat suprantamos visiškai taip jau totaliai, niekada jos nebuvo ir niekada jos nebus. Visur yra savi interesai, yra valstybinė politika ir žiniasklaida pagrindinė daugiau ar mažiau dirbo visada tą kryptimį. Ir štai... Kad pagaliau tai tūkstantinės istorijos, kad istorija rašo nugalėtojai. Tai irgi propaganda. Taip, apie istoriją, taip čia... Ir dabar žiūrėkit, kad prisiminkim keletą vėl pastarųjų metų tam tikrų propagandinių akcijų, kurios ėjo iš vakarų žiniasklaidų. Nu, pradėkime nuo Jugoslavijos. Kai buvo demonizuoti serbai, buvo demonizuotas Miloševičius ir kaip to pasiekai buvo išardyta Jugoslavija, buvo atskirtas Kosovas ir šiandieną mes ten turim amžinus konfliktus, visiškai susmulkintas valstybės. Taip, Ten buvo problema su serbais, ten serbai norėjo vadovauti visam šitam paradui. Ten buvo daug visokių neapykantų vienas kito atžvilgiu. Bet kaip tas buvo pateikiama ir kaip buvo demonizuojami serbai ir buvo neparodoma Kosovo albanų nusikaltimai, nu tai tie, kurie turėjo akis ir ausis, visą tą turėjo matyti. Ir kol galų gale iš tos isterijos buvo sukurtas tam tikras emocinis laukas, kuriame jau buvo galima subombarduota Serbija galutinai. Ir kaip tiesiog klasikinis manipuliavimo pavyzdys, gal kas atsiminsit, iš tų metinių įvykių buvo toks kadras, vėlinė tvora ir už jos stovi toks Nu vieni čia kaulai žmogelis. Ir buvo sakomas, kad čia yra serbų koncentracijos stovykla, kurioje laikomi ten kažkokie negeri žmonės, albanai, gal aš nepamenu kas. Nu, žodžiu, čia serbai laiko kaž, savo priešus. Nu ir tai buvo rodoma kaip štai serbų nusikaltimo pavyzdys ir taip toliau. Čia va prieš keletą metų e, žurnalistai, nežinau kokie ten jų motyvai, bet jie nutarė atskleisti, taip sakant, pilną vaizdą ir papasakojau, kaip ten buvo iš tikrųjų. Man šitą teko, tai buvo televizijos, Anglijos televizijos darbuotojai. Ir sako, mes ruošėmės filmuoti reportažą ir atėjo ten vietiniai žmonės pažiūrėti prie mūsų, ką mes čia darom. Ir atėjo tas atliesas žmogus, žiūrim, nu, mirtinai geras kadras. Padarėm, pateikėm, užrašėm man tokį pavadinimą. Ir tai paėjo kaip serbų nusikaltimų pavyzdys. Ir jie ten sako, tai jeigu jūs atidžiai pasižiūrėsite, ten matosi, kad jis yra anoj pusė vėlinės tvoros, kur gali ateiti nuėti. Ir jie paskui parodė visą filmuotą medžiagą, matosi, kaip jis ateina, nueina ten. Tiesa, jos atleido paskui, atrodo, iš tos televizijos už tai. Ir panašus dalykai. Toliau. Prisiminkim tokį dalyką kaip... A, dėl to pačio Kosovo dar užmiršau. Kol ta prokurorė, prokurorė, kaip jos ta buvo, Le, iš Šveicarijos, kuri vadovavo Miloševičiaus teismui pradžioje. Dėl Ponte, va, prokurorė dėl Ponte. Tai kol jinai Miloševičių teisė, tai jinai tam tikrų dalykų nesakė. Bet kai jinai baigė savo tą karjerą tame teisme, jinai parašė knygą, kurioje papasakojo, kad e, buvo daug žinių, kaip Kosovo albanai prekiauja organai žmonių tų pačių serbų. Ir jinai po šiai dienai bando ten jokią bylą iškelti, bet tuo metu ir jinai tylėjo, ir visi tylėjo. Ir nelabai dabar rodo didelį entuzijazmą ištirti tos visus reikalus su tais organais Kosovo. O čia vėl sakau, tai, pon Saudriu, čia ne mano yra teiginiai. Čia Karla Del Ponte savo knygoje rašo. Beje, Dabar panašus gandai ateina iš Ukrainos, kad vyksta organų prekyba. Bet aš neveltui vartoju žodį gandai, nes aš pats netikrinau. Karla Del Ponti dar apie tai nepasisakė. Bet gandai eina. Ir yra labai įdomus reiškinys, kad Kijeve vat, e, jau prieš, dar kol šitas Janukovičius buvo Kijeve, e, ten tie vyrukai buvo užėmę morgo pastatą. Ir kažkodėl jam reikėjo morgo. Bet čia kol kas apie Ukrainą vėliau. Taigi štai, prisiminkim dar keletą pavyzdžių. Libija. Vėl tas pats buvo demonizuotas Kadafis ir žiniasklaida sukėlė tam tikrą vaizdelį. Jisai buvo absoliučiai melagingas, klaidingas, galėčiau ilgai aiškinti, kodėl. Jeigu, jūs, jeigu Audrius E, mano, kad teisingai subombardavo, tai aš jau jam nieko neįrodysiu ir tada su juo nėra prasmės ir net ir diskutuoti, jeigu jis mano, kad viskas buvo pasiekta, padaryta teisingai. Tai čia yra jau visai kita vertybių tada skalė. Bet tie, kurie žino, kad e, Libijoje buvo vienas iš aukščiausių turbūt pasaulio pragyvenimo lygių, nes jis turėjo daug pinigų iš naftos ir dujų eksporto, buvo milžiniškas biudžeto proficitas ir jis didelę dalį tų pinigų galėjo skirti savo žmonėms. Nu ir galų galia jis, aišku, jis buvo keistas žmogus, ten visko buvo. O kur nėra visko parodykit? Parodykit man valstybę, kur nėra visko, ko tik tu nori. Bet valstybė buvo, žmonės absoliuti dauguma gyveno ne tik gerai, bet labai gerai, už juos dirbo. Ten e, iš 6 milijonų gyventojų pusantrų milijonų buvo kažkur e, šitie gastarbaiteriai. Suvažiavę, jie dirbo darbus už tos libiečių. Nu, ten ilgai būtų galima kalbėti apie tą povandeninę upę, kur nutėsi Kadafis iš Saharos pietų ir atvežė vandenį į čia, va, tai, nes jie visi gyvena pajūryje, viduržėmio jūros pakrantyti Libijos gyventojai pagrindė. Ir ten vandens trūko. O pietiniai Saharos daly buvo povandeniniai tiesiog milžiniški klodai gėlo vandens. Ir yra nutesta po žemę povandeninės upės. Ir jis visą tą padarė be vakarų pagalbos. Bet jo didžiausias nusikaltimas matyt buvo tai, kad jis norėjo e, įkurti bendrą valiutą arabų šalių, auksinį dinarą. O tai didesnio nusikaltimo būti negali. Čia tarp kitko, jeigu jau apie tai prakalbau, prisiminsiu vieną, va čia Ušesku, Rumunijos diktatorium vadinamas buvo žmogus. Kreipkite dėmesį, kai vyko tos visos revoliucijos, Čekoslovakijoje, Lenkijoje solidarumas, Vengrijoje, ten ir Rumunijoje, keitėsi valdžios, visur komunistinis režimas pasitraukė, tai niekur nieks nenukentėjo. Buvę vadai komunistiniai, nei Lenkijoje, nei Vengrijoje, nei čia niekas nenukentėjo. O kai kur netgi tapo prezidentai. Ir vienintelį Čiaušesku su žmona sušaudė momentą. Suėmė ir sušaudė va tiesioginė metrė. Ir kilo klausimas, kuo jis buvo toks jau na, baisesnis už kitus. Ir tai, ką aš dabar pasakysiu, tai nėra argumentas šimtaprocentinis, tai yra daugiau versija, bet tiesiog verta žinoti šitą faktą. Galima nesėti su jo sušaudimu, bet verta žinoti šitą faktą. Čia Ušesku buvo savo išsikėlęs uždavinį atsipalaiduoti nuo skolų. Nes Pavyzdžiui, Lenkija, Gerekas, kai atėjo į, į, į valdžią Gerekas, jis prisėmė skolų iš vakarų. Ir Lenkai ten paskui po šią dieną atidavinėjo. Ir Rumunija buvo prasiskolinus. Ir čia Ušesku iškėlė uždavinį atiduoti visas skolas ir daugiau nebeimti ir gyventi pagal savo kišenį. Ir jis tą rezultatą pasiekė. Ten buvo vargo vakarienė. Ten visi gyveno, žinai, keletą metų suveržė diržus, ant, ant, ant, ant bado ribos, kaip žmonės pasakodavo, kurie ten važinėdavo, bet jis skolas atidavė ir jis atsipalaidavo nuo šito va, to tarptautinio finansinio tokio spaudimo. Ir kaip kas teigia, kad už tai jis ir buvo. Nes nėra baisesnio nusikaltimo šitam pasauliu, kaip neturėti skolų. Nes tu tada neimi tų popieriukų. Bet sakau, galima ir nesiet šito su jo sušaudimu, bet skolas jis buvo atidavęs. Šitas faktas yra realus. Taigi štai Kadafis kažko panašus į tai. Ir va šitame pačiame kontekste vėlgi galit kas nors susirasti vieną iš Eltos pokalbių, kur mes kalbam apie Libiją, Siriją, aš dabar nepamenu, kaip jis vadinasi, aš ten duodu konkrečias citatas iš BBC, iš BBC pareigūnų kalbos, kurie patys pripažįsta, kad jie falsifikavo realybę Libijos ir Kadafi rodė gerokai baisesnį, negu jisai buvo. Ir tą sako ten viena kažkokia viršininkė, BBC kažkokiam simpozijui. Aš tada, tada skaičiau kažkokią medžiagą iš Anglijos laikraščių tarp Tai buvo parašyta Anglijos laikraštį ir Ir aš tą cituoju, cituoju kažkokiam, kažkokiam eltos pokalbį. Nu, eikim toliau. Sirija va dabartinė. Vėlgi, kaip yra demonizuojamas Asadas šitas. Akių gydytojas. Vedęs Angliją. Jie nesvajojęs būti jokių ten, suprantat, šito dabar valstybės vyrų, bet taip atsitiko, tėvas žuvo, brolis, kuris buvo numatytas tėvo įpėdiniu. Tiesiog tėvas numerį, brolis žuvo, Ir jam teko paimti valdžios vairą į savo ranką. Ir kai prasidėjo va, šitas visas Sirijos polimas, visi galvojo, kad jis sudorotas bus greičiau negu Libija. Nes ten tai Kadafis, tai, žinai, o šitas akių gydytojas toks visas, nu, botanikas, kaip sako. Pasižiūrėkit, jau kiek trejata metų. Ir jis laikosi. Jūs manot, kad jis be visuomenės palaikymo galėjo atsilaikyti? prieš visą vakarų spaudimą. Nu, aišku, Libija pardavė Maskvą. Maskva tada leido įkurti tą neskraidimo zoną, o vakarai nuėjo toliau ir <laughs> Libija neskraidė, bet jie tai skraidė ir bombardavo. Tai Sirijos atveju jie uždėjo veto su kiniečiais. Tai be abejo padėjo Sirijai. Bet vėl, kai aš kalbu, kaip, kaip yra demonizuojamas jisai, tai vakarų žiniasklaida rodo pasaulyje nu, visiškai iškreipta ir didelė dalis tų žmonių vat, realybės nuo mitų ir neskelia, nes jie neturi kitos informacijos. Tai tas vyksta va dabar, va, mūsų dienomis, kiekvieną valandą. Tarp kitko dabar Asadas e, pasiekė keletą labai svarbių pergalių, iš, galutinai išvalė nuo svietų perėjimų ten vieną svarbų miestą. O Sirijoje kas vyksta? E, yra renkami po visą pasaulį įvairiausiai, nu, va, tokie tipo žmonės kaip ir Ukrainoje kariauja, dalis tokių. Jie gauna ginklus, gauna maistą, gauna pinigų ir yra nukreipiami prieš Asado valdžią ir siekia ten net ne savo tikslų, o siekia tikslų tų, kurie jos finansuoja. Nu, taigi, mylėjai mano ir aš Ataudriui Rūstui tą patį sakau, tai visada kelkit klausimą, kas moka tiems Ir kai jūs paskui atsakote į klausimą, kas moka, tada kelkit klausimą kitą, ar ko jie siekia mokėdami. Taigi ne šiaip su viskas vyksta. O ten yra keletą priežasčių, jeigu apie Siriją kalbėt. Tai yra geopolitinės priežastys, nes Sirija, paskui Iranas, paskui Armenija, Azerbaidžianas, Rusijos pietus ir taip toliau. Tai yra tam tikri geopolitiniai interesai. Ir Sirijoje įstrigo. Ten yra dujų reikalai, ten yra dujotiekių visokie norai tiesti į, į, į visas pusės, suprantat, Kataro, Saudo Arabijos interesai ir vakarų valstybių. Ir jeigu jūs manot, kad jūs rasit labai daug vakarų žiniasklaidoje <laughs> realiai nušviečiančių Sirijos klausimų straipsnių, nu, jūs tiesiog esat naivus tokia. Ir dar ne viskas. Prisiminkim tokį dalyką kaip rugsėjo 11. Nu, yra tiesiog, nu, nežinau, stulbinančio, labiau stulbinančio pavyzdžio manipuliavimo žmonėmis per pastarąjį va, dešimtmetį, nu, aš net nesugalvočiau. Tiesioginiam meterį viskas atseit rodoma. O šiandieną Jau net patys amerikonai, daugiau kaip 50 procentų amerikonai jau netikė oficialią versiją. Bet kita 50 vis dar tiki ir neskiria mitų nuo realybės. Jie tiki, kad va tas Ben Ladinas iš uolų kažkur sėdėdamas tenai sugeba visada padaryti. Ir vėl aš sakau, tiem žmonėms, kuriems tai yra ne argumentas, o tokių labai daug, kurie tiki oficialią versiją, Nu, čia aš jau nieko nepadarysiu. Tai vat jie ir yra aukos tos propagandos, suprantat? ir tarp kitko, Audrius tą viską, ką surašęs, ir ta, nu, Audriau nesupykit, bet jūs pats esat pavyzdys to, to žmogaus paveikto propagandą. Aš čia toliau, toliau dar parodysiu daug aspektų, kaip e jūs, kaip e jūs pats esat tokiuose labai siauruose rėmuose ir per labai siaurus rėmus žiūrit į pasaulį. O tos rėmus jums uždėjo dabartinė propaganda, kuri šiandieną Lietuvoje funkcionuoja. Nu, aš jau matau iš karto, kad jisai pasipiktintų, o kaip tremtiniai, prie ko čia propaganda, o faktai. Bet mes ne apie tremtinius kalbam dabar. Taip, bet tas emocinis visas užtaisas. Tai, tai vat reikia skirti dalykus. Tai, kad buvo tremtiniai ir tremtis, tai visiškai nepaneigia to, kad, kad buvo sumanipuliuota rugsėjo 11. O ilgai nesiplečiant, nes čia skirai galima kalbėti aišku apie tą. Ir yra audio laida, žinių radio galite paklausyti, jinai vadinasi patiklumo ribos. Kur žmogaus patiklumo ribos? Tai jeigu kam įdomu, paklausykit, mes ten su Ginu Dabašinsku būtent ir kalbam apie rugsėjo 11 ten jau smulkiau. Bet šiaip jau, kalbant apie rugsėjo 11, užtenka Ir paskui aš jums duosiu nuorodą, įdėkit tą. Įdėkim vieną vienintelę nuotrauką. Pentagono. Pentagono nuotrauką. Ir arba dvi įdėkim nuotrauką. Dvi. Vienoje nuotraukoje jūs matysit, Pentagonas jau dega, siena dar neįgriuvusi, ten ta skylė, kur yra paskui. Yra nuotraukos, kur dar siena neįgriuvusi, bet jis jau dega Pentagonas. Tai tada kur turi būti lėktuvas? jeigu siena neįgriuvo. Jis turi būti visas gulėti va čia. Prana? Nu ir jūs parodykit man tą lėktuvą ten. Toj nuotraukai. Aš, aš turiu kažkur užsisėvinęs, įdėsim sugrebinti. Taip? Ten žalia žolytė iki pat <laughs> sienos. Ir kitą nuotrauką įdėkim jau, kur siena įgriuvus. Ir ten Yra lėktuvo išmatavimai, ten tas lėktuvas su sparnais netelpa į tą skylę, taip viskas tai bus parodyta. Bet jau toj, kur siena įgriuvus nuotraukoje, aišku, galima svarstyti, kad, kad tas lėktuvas ten įlindo, sudegė ten ir taip toliau. Galima kažkokias versijas kelti, bet kita nuotrauka pradinė, kol siena dar neįgriuvus, o jis jau dega. Tai kuris per langą sulindo ten? Vat man užtenka va šito. O tie dviniai, ten jau galima svarstyti, užteko ten tos temperatūros, neužteko ten, kodėl jie taip susileido. Palikim šitos kalbos, šičia, Pentagonas. Bet aišku, yra žmonių, kuriems <sighs> propaganda taip yra makaronų prikabinus, kad jie, jie, jie suprantate kaip yra, žmonės bijo išgirsti realybę. Nes tada, nu, įsivaizduokit, jeigu tu pripažįsti savo, tu nebijai pripažinti, kad amerikonai galėjo, taip sakant, kad oficiali versija nebūtinai teisinga, kad galėjo būti ir kitaip, tai tau griūna pasaulis. Nu, aš gal čia, nu tiesiog pagunda didelė pacituot vieną televizijos laidą, kur buvo parodytas e, Giulieto Dekiezo yra toks italų žurnalistas, buvęs europarlamentaras, jis yra sukūręs firmą per rugsėjo 11. Su Terry Masonu, tas prancūzas, kuris ten knygą pirmas parašė irgi neigdamas oficialią versiją. Tai vienoje laidoje televizijos rodomas buvo šitas filmas, Terry Masonas dalyvavo, tas Giulieto Dekiezo, ir ten buvo dvi stovyklos, už prieš, kai vieni jau taip, kiti ten. Ir ten buvo pasakyti dviejų žmonių, nu, tiesiog fundamentalus dalykai moteriskas, o ten dalyvavo ne šiaip žmonės iš gatvės, elitas tos visuomenės. Šiuo atveju nesvarbu nei šalis, nei kas. Čia svarbu esmė. Tai štai moteris sako taip. A ne, pradėkime nuo vyro. Vyras rašytojas. Jis sako taip. Man labai sunku patikėti, kad tai padarė tie arabai. Nu, labai sako sunku. Bet patikėti, kad tai padaryta yra su amerikonų žinia, aš neturiu jokių galimybių. Nu, fundamentalus sakinys, suprantate. Tai parodo, kad žmogaus baimė pažiūrėti realiai. O moteris pasakė dar gražiau. Jeigu tai, kas šitam filme yra rodoma teisybė, tada neverta gyventi šitame pasaulyje. Prat? Reiškia, visas pasaulis jai susiveda į tai, kad amerikonai yra teisūs, kad amerikonai yra visada geri, jeigu yra ne taip, kaip sakė tai pradžioj, vat, darius. Jeigu rinkimų tokie rezultatai, tai gal tada eina viskas velniot. <laughs> Ir pabaigai apie šitą propagandos mechanizmą Gruzija. Juk visos vakarų žiniasklaidos priemonės sakė, kad rusai užpuolė Gruziją. O aš pats tiesioginiam eterį žiūrėjau gruzinų televiziją tą naktį. Žiūrėjau, kaip gruzinai džiaugiasi, kad jau tuoj tuoj atskinvalis bus mūsų. Su pasididžiavimu rodė, kaip kalą reikia nuo kažkokio kalno į tą skinvalį ten tie jų pabūklai. Tarp kitko, mūsų, mūsų spauda pirmą dieną iš ryto taip pat rašė, kas pradėjo. Paskui tik tais pamatė, kad visi jau tie sienenai rodo kitaip, jau jie kitaip pradėjo rodyti. Paskui, kaip žinot, buvo Europos parlamento berots šitą komisiją, kuri padarė tyrimą, jos išvadose kas pasakė? Pirmieji pradėjo gruzinai, bet rusai panaudojo neadekvatų atsaką. Nu, jau galima ginčytis, adekvatus atsakas, neadekvatus atsakas, galima net diskutuoti dar daugiau, kad rusai labai gudriai jos išprovokavo šitam žingsniui. Šitą galima diskutuoti. Bet pirmieji pradėjo gruzinai, abejonių jokių nėra. Pradėjo, pradėjo vėl ne atskirius susišaudimus, kurių ir prieš tai būta, bet va tą masinį bombardavimą, kur žuvo tie vadinami taikdariai, kur ten buvo pagal susitarimą tarptautinį ir panašiai. Tai vat vienas iš paskutiniųjų ir tai buvo juodžiausia propaganda iš vakarų pusės. Ir dabar, vat, baigiant šitą dalį, Audrius Rustus, kada teigia, kad Rusijos žmonės šimtą metų gyvena propagandų ir neatskiria realybės nuo melo, aš parodžiau, kad ir kitoj pusėje nei kiek negeriau. O galima diskutuoti, kur, kur kokiais laikotarpiais buvo geriau. Galima diskutuoti, bet aš kalbu apie principus. Jeigu jis mano, kad nu, tai tada tegu pasako, kur aš neteisus vat, iš tų pavyzdžių propagandų. Kitas dabar jo teiginys. Rusijoje istorinės nelaimės iki šiol traktuojamos kiek kitaip, o antras pasaulinis karas vadinamas didžiuoju tėvinės karu. Aš nelabai suprantu, kodėl jam kelia kažkokį tokį, nu, nepasitenkinimą tai, kad yra tas didysis tėvinės karas iš rusų pusės vadinama. Nes aš suprantu, kad tai yra kaip, kaip toks, nu, kaip priekaištas vėl tiem patiem rusam. Kad jie traktuoja kitaip. Atseit, visi traktuoja kaip pasaulinį karą matyt, o štai tie didysis tėvinės karas. Nu tai, šiek tiek informacijos tada. Jeigu jūs pasižiūrėtumėt, paskaitytumėt istorijos vadovėlius, prancūzų, anglų, ispanų, vokiečių, rusų, japonų, amerikonų. Kaip jie traktuoja ir aprašo tą antrą pasaulinį karą. Tai jūs pamatytumėt, kad dažna šalis, tačiau visos šalis gana skirtingai traktuoja, gana skirtingai vadina, gana skirtingai aprašo Pavyzdžiui, Junktinės valstijos, jeigu jūs skaitysit, jūs vėlgi turėkite omeny, galit rasti Junktinėse valstijose knygų, kur bus pavaizduota ir aprašyta viskas smulkiai, nuodugniai, maksimaliai objektyviai. Tokių knygų yra ir net nuėjęs į knygyną jūs jas nusipirksit. Bet vad ko ir skiriasi propaganda. Eina šneka apie masinį pateikimą. Kaip yra pateikima masiniam žiūrovui, masiniam skaitytojui ir moksleiviams mokykloje. Tai jungtinės valstijos šitą karą prašo kaip jų pergalės karą. Ir tos pačios Rusijos vaidmuo ten yra sutraukiamas į porą sakinių. O nežinau, ar Audrius, ar Audrius žino šitą faktą, bet jungtinės valstijos į Europos karo teatro erdvę įsijungė. Likus keliem mėnesiam iki karo pabaigos Europoje. 44 metais birželį Jie atidarė tą vadinamą antrą frontą, kurio beje Stalinas prašė atidaryti, iš, prašė visą laiką. Bet jie tą padarė tik tada, kai jau buvo nu, visiškai aišku, kad e, Maskvos kariuomenė, rusų kariuomenė, teisingiau net ne, ne, ne rusų kariuomenė, o Tarybų sąjungos kariuomenė, nes ten kariavo įvairiausių tautų žmonės. Jis ateis pati iki pat Paryžiaus ir iki pat Atlanto vandenino. Kitaip sakant, jau nu, karo baigtis nebekėlė didelių abejonių. Ir tik tada Junktinės valstijos įsitraukė į karą, pabrėžiu, Europos karo teatre. Nes e, ten ramio vandenino akvatorijoje, Japonijoje, Junktinės valstijos kariavo nuo 41 metų. Bet e, mastai karo antro pasaulinio, kiekis kovojančių žmonių, technikos, pagrindinis buvo Europoje. Tai buvo va, Tarybų sąjungos ir Vokietijos, čia buvo šitoj, buvo daugiausia, ne tai kad daugiausia, ten iš vis kitas lygmuo net žuvusių. Visai kiti milijonai. Ir šiandieną, vat, ir vėl ta pati propaganda. Ir, ir pas, pasišnekėkit jūs su kokiu nors amerikonų moksleiviu. Jisai žinos, kad Amerika laimėjo karą. Ir labai mažai ką žinos apie žuvusius tos 7-9 milijonus kareivių Tarybų sąjungos ir 20 kažkur milijonų civilių. Tai nieko nežino apie tai. O tai yra realūs dalykai. Dar gyvi žmonės ir šiandieną Lietuvoje, kurie, kurie ir kariavo, ir kurie visą tą savo akimis matė, suprantate. Jeigu jūs paskaitytumėte Japonijos vadovėlius, kurie rašo apie šitą karą, ten visiškai kita istorija, nes Japonam antras pasaulinis karas prasidėjo 37 metais spalio 7 dieną, kada jie pradėjo e, karą su Kinija. Jie buvo okupavę jau ten Šiaurę Kiniją ir Manžūriją, bet 37 metais nutarė dar labiau išplėsti savo karo veiksmus. O baigėsi jiems antras pasaulinis karas. Ne tada, kaip, kaip Europoje, gegužės 8 arba 9, o vėliau rugsėjo mėnesį 45. Nes po, net jos atominė bomba dar ant jų numetė. Ir jie visiškai kitaip traktuoja, visiškai kitur mato priešų sąjungininkus ir panašiai. Ir taip pat galima vardinti ir vardinti ir vardinti. Taip, kad e, aš niekaip nesuprantu, kodėl, sakykime, tie patys rusai negali šitą karą vadinti taip, kaip jie vadina. Nes jiems jis prasidėjo 41 birželio 22 dieną, kada Vokietijos kariuomenė peržengė Tarybų sąjungos sieną ir prasidėjo tas didžiulis puolimas. Jie vokiečių kariuomenė atėjo iki Maskvos, bet pareikalavo mums nu, tų dešimčių milijonų aukų, sugriauta buvo šalis ir panamių. Nu, ir, ir čia reikia dar vieną dalyką žinoti. Juk tai Hitleris atėjo į Tarybų sąjungą su kokia ideologija? tas main kamp, mano kova. Dabar viskas yra beje internete, jo visi tie planai įdėti. Tarp kitko, ilgai jų nebuvo. Tik pernai metais e, atsirado jau, ten jau visi tie sumanimai. Tai ten buvo pagrindinė, dvi pagrindinės idėjos. Pirmiausia, gyvybinė erdvė. Vokiečiai pradėjo karą su pagrindinė idėja. Vokiečių tautai reikia naujos gyvybinės erdvės. Ir ta gyvybinė erdvė buvo kur? Į rytus nuo Vokietijos. Tame tarpe ir Lietuvo. Ir pagal jo sumanimą, reiškia, slavai turėjo būti iškelti ten dar toliau. Čia turėjo būti Vokietija, o mes turėjom užimti slavo vietą. Bet kažkaip taip ten. Tai palaukit, tai... Tai čiagi ne šiaip savo ateina žmonės ne šiaip savo kažkoks konfliktėlis. Tai yra, tai yra nu, kaip čia pasakyti, egzistencinis konfliktas. Vieniems reikia gyvybinėse erdvėse, plus jie ėjo tą gyvybinę erdvę užkariauti su kokiu dar teiginiu. Deutschland, Deutschland, Überalės. Kad vokietis yra aukštesnis už visus kitus. Pradėt, vokietis, vok, vokietis kaip žmogus, Vokietija kaip valstybė, jinai yra aukštesnė už visus kitus. Tai nežinau, ar, ar, ar, ar, ar žino audrius va tos dalykus. Ir dabar apie pačią karo pradžią dar. Jeigu, aš sakiau, Japonams 37 metai, o Čekoslovakijai, arba teisingiau Čekijai, nu Čekoslovakijai, tai yra 38 metai, kada atima sudetų kraštą. Paskui Čekija yra okupuojama. O Lietuvai kada prasidėjo karas? Vat kaip mes dabar vėl, vat vėl jums pavyzdys propagandos. Nes Klaipėdos kraštą mes buvom priversti atiduoti Vokietijai tai 39 kovo mėnesį, o oficialiai karas prasidėjo antras pasaulinis tik tais rugsėjo pirmą dieną 39. Bet Klaipėda iš mūsų atimė jau kovo mėnesį. Tai kada mums karas Lietuvai prasidėjo? Ar mes turim prisirišti prie traktavimo, kad antras pasaulinis karas prasidėjo 39 metų rugsėjo 1 dieną, nes to kažkam norisi dėl jų ten kažkokių tai sumetimų. Kada buvo užpulta Lenkija. O tai kaip Lietuva, kuri prarado Klaipėdą anksčiau, o Čekija, kuri 38 prarado apskritai nepriklausomybę. Taip kad matot, konsolidriu, traktuot galima įvairiai. Labai įvairiai. Ir nereikia susiaurinti savo požiūrio. Dabar kitas teiginys. Antrąjį pasaulinį karą sukėlė du agresoriai – Hitleris ir Stalinas. Jie pasidalino dalį Europos, kol draugystė, kai draugystė baigėsi, teko kautis vienam prieš kitą. Ar sutinkate su šiais mano teiginiais? Klausė Audrius. Dar sėki kartuoju jo teiginį. Antrą pasaulinį karą sukėlė du agresoriai – Hitleris ir Stalinas. E, trumpai atsakau Audriui Rustui taip. Nesutinku su šito teiginiu. Ir štai kodėl. Suprantat, pons Audriau, kad sakydamas tokį teiginį, jūs man panašus į žmogų, kuris atėjo į teatrą Ten vyksta pjesė, rodoma pjesė, sakykime, iš penkių veiksmų. Jūs atėjote penkto veiksmo pabaigą, matot, kad kažkas mušasi. Nu ir sakot, o šitie ir, ir yra va, čia kaltininkai viso šito proceso. Bet prieš tai buvo keturi su pusė veiksmų šitos pjesės. Jūs matote tik pačią pabaigą, o darot išvadą jau apie jų vaidmenį, matydamas tik patį rezultatą. Tik vat, kad... O aš jums šiek tiek uh, priminsiu, o jeigu jūs nežinote, tai tiesiog tada išgirsit kitas piesės dalis. Ir pradėkime štai nuo ko. Pirmas pasaulinis karas. O pirmas pasaulinis karas nuo antro skiriasi vos 20-25 metų. Žiūrint, kaip traktuosime. Kada ta karo pradžia? Taip, kad 20-25 metai skiria pirmo karo pradžią nuo antro. Pirmo pasaulinį karą kas žaidžia? Keturios imperijos. Osmanų imperija, Turkija, Rusijos imperija Austro-Vengrijos imperija ir Vokiečių imperija. Yra sukalami kaktomis vokiečiai, austrai su Rusija ir Prancūzija. Dabar koks, vėl dabar žiūrėkit, čia būtų galima kalbėti iki ryto. Versijų visokiausių, taip toliau, toliau. Aš kalbėsiu išvadas, arba tiesiog faktus, kur šito karo rezultatas, kas nekelia bejonių. Nu, arba bent jau daugumai žmonių nekelia bejonių. Visada atsiranda tokių, kurie visko, visada surastam savo kažkaip pateisinti savo fantaziją. Taigi štai, aš neveltui pasakiau, kad buvo keturios imperijos. Šito karo pabaigoje nei vienos iš tų imperijų neliko. Bet dabar turėkit dar ką omenyje. 1914 metais susiklostė situacija, kad Vokietija kaip imperija, o čia vėl reikia žinot, kad Vokietija kaip vieninga valstybė atsirado tik XIX amžiaus vidury. Ir va, nuo šito amžiaus vidurio, per tuos 50 metų, Vokietijos jau vieninga valstybė sustiprėjo ir pradėjo kelti savo pretenzijas į pasaulinę rinką, va, kalbėjom apie rinkos reikšmę. O rinkos jau senai pasidalintos. Rinkas kontroliuoja Britai, Britų imperija ir vokiečiam vietos nėra. Dominuoja pagrindė Britanija. Ir dar yra žaidėjas kitas už vandenino jungtinės valstijos, irgi stiprėjanti ir irgi nori savo gabalą. O vietos nėra. Tai va štai buvo tokio pradžia. O dabar koks rezultatas? Vokiečiai išrinko įstumiami, Rusai apskritai gauna revoliuciją, Leninas iš visi žaidimo iškrenta, Osmanų imperija subyra, o Anglai išlieka e, kaip valstybė, bet jų susiaurėja įtakos sfera ir jų vietą, ir svaro sterlingo vietą neužima, bet dalį pasiima jungtinės valstijos ir doleris. 1913 metais įkurta rezervinė sistema šita ir pradedamas e, privačiai emituoti doleris. Ir štai doleriui po reikėjo erdvės ir šito pirmo pasaulinio karo iš, išdavoj, jungtinių valstybių įtaka pasaulyje sustiprėja, Vokietijos visiškai sunyksta. Vokietija yra priversta pasirašyti Versalio sutartį Versalio sutartis pasirašyta 19 metais, na, birželio 28 dieną. Ir štai kas pagal tą sutartį Vokietijai privalu. Vokietija netenka dalies teritorijų įvairiausių, tame tarp ir Klaipėdos. Tame tarp ir Klaipėdos. Klaipėda yra paimama į tuometinės Antantės protektoratą, Anglijos ir Prancūzijos. Reiškia, neaišku, kam dar Lietuvai jinai neatitenka, nes jinai niekada Lietuvos ir nebuvo, tai nieks jie ir nesiruošia atiduoti. Bet Klaipėda yra paimama į anglų ir prancūzų rankas ir sprendžiama, kas su jie bus daroma. O buvo manoma, kad bus atiduota bus Lenkijai. Tikslas buvo toks, ten stovėjo prancūzų laivynas ir... Bet čia mūsų vyrai tada padaro tą žygdarbį ir paima Klaipėdą. Ir taip Klaipėda atsiranda Lietuvos sudėtyje. Čia pirmo pasaulinio karo iš, iš, išdavė. Bet vokiečiai ne tik teritorijas prarado, jie įsipareigoja neturėti tam tikrų kariuomenės dalinių, turėti tik ribotą kareivių skaičių. Yra uždedamos milžiniškos reparacijos pinigais. Beje, manau, kad bus daugam naujiena. Paskutinius pinigus vokiečiai sumokėjo 2010 metais tik baigė mokėti reparacijas už pirmą pasaulinį karą. Merkel vat, baigė atsiskaitę. Ir vokiečiai, reikia visokeriau per apriboti. Bet dabar žiūrėkit, kas darosi toliau. Kaip sakau, Rusijos imperija subirėjo, ten yra vėlgi iš vakarų atvežtas Leninas ir vėl tas pas klausimas, kas finansavo visą tą Trotskį, Leniną, ten, Buharinus, ten visus kitus kurie gyveno Šveicarijose, Londonuose. <laughs> Metų metais, dešimtmečiais gyvendavo, nieko jam netrūko. Taip. Kažkas juos finansavo. Dabar nesvarstykim, kas, čia prasidės ginčiai, sakysim, bet faktas, kad juos kažkas finansavo, nes jie nedirbo prie stalo. Taip. Tada kyla klausimas, o kodėl finansavo? Nu, turi kilti toks klausimas. Ko siekia, ar ne? Ir štai ateina Kodėl buvo padaryta ta revoliucija, kodėl jie buvo atvežti? Todėl, kad pirmo pasaulinio karo įkaršty vienu metu iškilo grėsmė, kad rusai pasims vidu iš to juodosios jūros sąsiaurius. O vienas iš tikslų jų buvo pasims sąsiaurius, nes jiems iš juodosios jūros reikia išplaukti. Vat Bosforas ten, su Osmanų imperija, ten senas konfliktas, senas konfliktas. Ir tada iš, iš Vokietijos, e, teisingiau vokiečių pinigais, kaip prašoma, nesvarbu kieno, tai, tai sakau, kad nebūtų ginčių. Faktas, kad at, atvežama visa šita revoliucinė kopelė. Prieš tai dar reikia turėti omeny, kad pačioj Rusijos imperijoje vyko kova tarp e, nu, rusiškai jie vadinasi zapadnikiai į slavenofilai. Tai zapadnikai, tokie savotiški dabartiniai liberalai būtų, Jie sakė, kad reikia viską daryti kaip Europoje, jau tada. O jau tie slavenofilai sakė, kad ne, reikia daryti taip, kaip mums reikia, o ne taip, kaip čia Europą reguliuoja. Bet nugalėjo tie liberalai tuometiniai, buvo apribotas caro teisės iš pradžių, paskui caras apskritai, paskui vyko ta vadinama vasario buržuažinė revoliucija liberaliai, caras atsisakė sosto ir galų galiai jį sušaudė kaip paskui atėjo bolševikai, padarė tą revoliuciją ir Rusijos imperija pradėjo birėti gabalą. Tai va žiūrėkit, Vokietijos imperija subyra, Rusijos imperija subyra, Anglija ten kare dalyvauja, bet išlaiko savo statusą, bet apribotom galimybę, o vat kaip kas yra ir laimėtojas. Bet čia jau einam dabar šiek tiek toliau. Vat tie etapai Rusijos jau, jau tos tarybinius, bolševikinius Rusijos. Netikėtai Rusija, vietoj to, kad galutinai subirėtų, o ten kariavo visi. E, Vladivostokė išsilaipina japonai, amerikonai, arhangelski amerikonai, ten čekai, taip, tarp kitko. <laughs> Ta revoliucija šneka. Ten, pavyzdžiui, rimtą vaidmenį suvaidino Latvijų, Latvijų šauliai. Jie saugojo Kremlių. Jie buvo vyriausybėje. Ir to, tose pirmose post, postrevoliucinėse vyriausybėse rusų buvo mažuma. Šitą irgi reikia neužmiršti. Nes jinai šitą Putinas priminė viešai, tai aš galiu irgi tą pasakyti. Rusai buvo mažuma tose postrevoliucinėse vyriausybėse. Čia paskui, atsakant, rustų į klausimą, kas čia turėtų ko atsiprašinėti. Reikia neužmiršti, pavyzdžiui, kad Latvijos šauliai atliko labai daug negražių žygdarbių, kai reikėdavo malšinti rusų kaimus, kurie nenorėjo priimti bolševikinės tvarkos. Tai rusai nenorėjo šaudyti, rusų kareiviai nenorėjo šaudyti saviškių. Panašiai kaip dabar Ukrainoje. Ukrainos kariuomenė atsisako malšinti ten Donetsko arba kažkieno tos maištus. Tai nemažą darbo dalį ten yra nuveikę tie Latvijos šauliai. Ir lietuvių ten buvo ir e, aukštose pareigose buvo tų lietuvių. Bet šiaip jau ta Rusijos, e, jau ta bolševikinė Rusija, nu kažkokiu būdu jinai atsilaikė, prarado pakraščius, daug valstybių susikūrė, pakraštinių tame tarpe, va, ir Lietuva, atkūrė valstybę, o Latvija, Estija, tenais Baltarusija, Ukraina susikūrė kaip naujos valstybės, nes tokių valstybių prieš tai nebuvo, tokiu pavydalu ir tokiais pavadinimais. Ir štai eikim toliau apie šitas pieses vat, dalis. Nes kitaip nesuprasi ir negali atsakyti, kas sukėlė karą. Dabar žiūrėkit, kas darėsi su Vokietija. Kaip sakiau, Versalio sutartis. Vokietija yra, Vokietijoje visiškas bardakas, infliacija, bedarbystė, chaosas. Ir staiga va tenais atsiranda Hitleris ir jo ta nacional socialistų partija. Ir vėl klausimas. Dar e, keletą metų, kol jisai tapo kancleriu, kol jis laimėjo rinkimus 33 metais. Va šitoj chaotiškoj e, Vokietijoje, sakau, infliacija, bedarbystė, badauja žmonės. Staiga va ta jo nacionalsocialistų partija turi lėšas, iš kurių gali sukurti ginkluotus savo dalinius, aprengti juos, pavalgydinti juos, remti šiek tiek pinigais. Yra puikus filmas Kabaretas, muzikinis filmas, ten yra vat, kaip tik apie tuos laikus, ten yra rodomi tie marširuojantis Hitlerio jau. Nu, tokie mėgėjiški daliniai, kaip jo privačios kariuomenės. Ir dabar vėl, kas visą tai finansuoja? Jeigu jau kiekvienas pats yra pilna knygų aprašyta, bet sakau, kad nebūtų ginčių, turbūt nekelia ginčio pats faktas, kad ji turėjo būti finansuojama, nes be pinigų viso to nepadarys. Pinigai didžiuliai turėjo būti, nes tie daliniai buvo irgi gausus. O žmonės mielai eidavo, nes ten gaudavo prent, pavalgyti ir šiek tiek prisidurti pinigais. O šiaip, sakau, Vokietijai buvo absoliutus bardakas tuomet. Ir dabar kelkit kitą klausimą tada. O tie, kurie finansuoja, tai vėl ko siekia? Nu, tai turbūt kažko siekia finansuodami, ar ne? Aš neatsakinėjau į tos klausimus, bet aš tik sakau tai, kas nekelia abejonių. Finansavimas ir finansavimas turint tam tikrus tikslus. Dabar žiūrėkit, su šitokiu finansavimu Hitleris laimi rinkimus, Ir štai kaip viskas taiga pasikeičia. Ta Vokietija paskendusi nu visiškam chaose. Jis toliau gauna milžiniškus pinigus, investicijas. Ir kas pradeda kilti pramonė jos, bet įdomus dar ne tas. Prasideda Versalio sutarties likvidavimas. O Versalio sutartį pasirašė anglai, prancūzai, svarbiausios valstybės pasaulio. Vokiečiai nesilaiko, bet visi užmerkia akis. Jie pradeda gamintis tuos ginklus, kuriuo jam reikia. Jie padidina kariuomenį skaičių. Jie vėl, e, ten buvo tokia Reinos rytis, jie ten negalėjo turėti kariuomenės, jie buvo demilitarizuota Reino, prie Reino upės toks gabalo žemės, pareinės rytis. Jie įveda ten kariuomenį ir nieks nereaguoja. Nieks nereaguoja. Ir dabar reikim prie dar svarbesnių dalykų. Kas pasirašo pirmą sutartį su Hitlerio Vokietija? Vat jis 33 metais laimi rinkimus, tampa kancleriu. Kas pirmieji pasirašo? Ogi mėla mūsų Lenkija. 1934 metais yra pasirašyta pirma nepolimo, ten nu, tos sutartys įvairiai vadinosi, bet vienai par kitaip tai yra tokias bendradarbiavimo sutartys su Hitlerio Vokietija. Toliau tas sutartys pasirašo praktiškai visos Europos valstybės. Įvairia forma. Ir Ribbentropo Molotovo sutartis yra paskutinė, kurią pasirašė su Hitleriu, nu, vat, šalis. Arba gal aš kurios e, galiu užmiršti, gal kažko nežinau, tarkim, viena iš paskutinių. Taip kad, kada mes iškiriam šitą sutartį Ribbentrop-Molotovą, jinai yra svarbi mums, Lietuvai. Kadangi mes čia dalyviai šitos sutarties, patys to nežinodami. Tai, tai suprantat, pons Audriau, jūs supraskit va, tą dalyką, išeikit už savo tam tikrų nu, mąstymų rėmų. Taip, Lietuvai tai svarbu, bet jūs pažiūrėkite į tarptautinį kontekstą. Ne tik iš Lietuvos, pozicijų ir pamatysit, kad tų sutarčių buvo nu, pilna. Ir visose juose buvo slapti priedai ir įtakos sferų pasidalinimas ir taip toliau, tik jos nelietė konkrečiai Lietuvą. Šitą liečia mus. Ir mes ją iškeliam tą sutartį. Mes ją ypatingai iškeliam, nes jinai mums svarbi. Bet mes čia kalbam tai ne apie šiuo šiandien, vat, šį vakarą, ne apie Lietuvą, o apie didelį pasaulinį karą. Tai Lietuva yra čia toks smulkų žaidėjas, kad jeigu mes tik žiūrėsim iš Lietuvos taško, mes nieko nesuprasim. Ir dabar reikim toliau. Taigi, 304 metais Lenkija pasirašo šitą sutartį, o 38 metais Hitleris okupuoja Austriją. Visi tyli. Visi tyli. Toliau. 38 metų tų pačių vokiečiai įveda kariuomenę į dalį Čekoslovakijos, į Sudetus. Ten gyveno vokiečių dalis ir Hitleris pasiima savo. Ir dabar žiūrėkit, kaip elgėsi anglai ir prancūzai. Jie Münchene susitikę su vokiečiais pasirašo vėl susitarimą ir pripažįsta vokiečiams teisę į šitos sudetus. Netai, neduoda jam per nagus, o priešingai. Yra vadinamas Müncheno paktas, yra pasakoma viskas gerai. Viskas gerai. Dar po kurio laiko vokiečiai paima Čekiją visą. Slovakija palieka, o Čekija pasiema visi, visi tyliai. Čia yra vienas įdomus niuansas. Čekoslovakija buvo sudariusi tai savitarpio pagalbos sutartį su Tarybų sąjunga, kad jeigu bus karas ir iškils vat, grėsmė iš Vokietijos pusės Čekoslovakijai, Tarybų sąjunga įves kariuomenę ir padės gintis čekams. Čia reikia žinoti labai svarbų dalyką. Čekų kariuomenė tuo metu buvo, kaip specialistai sako, nei kiek nemenkesnė pagal savo ypatingai techninį pasirengimą Škodos fabrikas. E, jinai nenusileido vokiečiams, ten tankų, automobilių, sunkvežimių, va šitoj srity. Jie turėjo realę, realų šansą apsiginti. O jeigu dar būtų padėję rusai, tai visi iš vis pasaulio istorija būtų kitaip pasisukus. Bet kad Tarybų sąjungos kariuomenė galėtų pakliūti į Čekoslovakiją, reikia pereiti Lenkiją. O Lenkija atsisakė praleisti. Ir rusai ten negalėjo patekti. Čekoslovakijos neliko, Nu, o Lenkai neilgai džiaugiasi. Tarp kitko, vėl, kada buvo dalinamasi Čekija, vat kada vokiečiai paėmė Čekiją, tai Lenkai pasiėmė gabalą Čekijos, kurį po šiai dienai tebe turi. Tokia tešino, tešino sritis vadinama. Taip kad draskė tą Čekoslovakiją. Visi vengrai pasiėmė gabaliuką, lenkai pasiėmė gabaliuką, nu vokiečiai pasiėmė tą visą maksimą. Primenu, kad sutartį su vokiečiais buvo sudarę Lenkai 304, paskui Vengrai prisidėjo, Romūnai prisidėjo, Italai, Ispanai ir vokiečių pusiai. Dar iki prasidedant oficialiai tam pasauliniam karui, 309 rugsėjo 1, jau su vokiečiais buvo didelė dalis Europos kartu veikti. Nu ir 39 vokiečiai užpuola Lenkija. Rugsėjo 17 dieną. Rugsėjo 17 dieną. Įveda kariuomenę į Lenkiją Tarybų sąjungą ir sustoja ties tą zoną pagal Ribbentropo Molotovo paktą, kur buvo numatyta, kad jie tas įtakos sferas. O ta zona tai buvo vakarų Ukraina, Lvovas, vakarų Baltarusija, nu ir Vilnius. Tai yra to tie kraštai, kuriuos Lenkija buvo paėmusi, griūnant Rusijos imperiją, pirmo pasaulinio karo išdavai. Lenkai pasėmė dalį Lietuvos, dalį Baltarusijos ir dalį Ukrainos. Tai o Tarybų sąjungos kariuomenė ties ta vieta ir sustojo. Kaip šitą traktuoti? Taip, eikim toliau. Dar reikia neužmiršti tokį dalyką kad e, buvo suformuota vadinama Tokijo, Romos ir Berlyno ašis. Taigi, taip sakant, Berlyn vokiečiai, italai ir japonai koordinavo savo veiksmus būsimam pasauliniam kare ir pasaulio perdalinimui. Kitaip sakant, jie atvirai ruošiasi, nu tai Hitleris atvirai sakė, kad yra kūriamas trečiasis reikas, kad jis bus tūkstantį metų, kad jis apims visą pasaulį, jis, jis kito neslėpė. Tai buvo tiesiog kalbama, nu, tie grandioziniai mitingai labai įspūdingi buvo Berlyne ir panašiai. Taigi jis neslėpė savo tikslų ir šitam, ir šitos tikslus norėjo įgyveninti va, su Musolinio Italija ir su Japonija. Tokijo Berlyno Romos ašis. Tai dabar Įsivaizduokit, kaip turėjo, kaip turėjo elgtis Tarybų sąjunga, matydama vat, visą šitą procesą. Ir kai Audrius rašo, kad va, du atseit šitie pasidalino pasaulį arba dalį Europos, tai Audriau, bet aš jums pasakiau prieš istoriją. Dabar šiek tiek prisiminkim e, Pabaltijo okupaciją. Bet vėl klausimas. Kodėl? Kodėl Stalinas kariuomenę įvedė į pabaltį? Juk ne šiaip sau. O įvedė todėl, kad ilgos dėrybos dėl pabaltijo saugumo su prancūzais ir anglais, ten jau 33 metais buvo bandoma įsteigti tokį rytų paktą vadinimą. E, Stalinas siūlė siūlė Europos valstybėm, pagrindė prancūzam ir anglam. Siūlė nu, garantuoti saugumą visų šitų, pradedant Lenkijos, Rumunijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos. Visą tą pakraštį. Kitaip sakant, mes atsidūrėm buferiniai zonai tarp vokiečių ir rusų. Iškilo klausimas, kad vokietis ateis, paims labai lengvai šitas buferinės valstybės ir atsidurs labai arti Maskvos ir Leningrado. Tie pradėjo rūpintis, kaip tą frontą pasitikti arčiau. Ir prasidėjo dėrybos, kas garantuos tą saugumą. Tos dėrybos baigėsi niekuo, nei su prancūzais, nei su anglais nepavyko susitarti, kad jie garantuotų pabaltijos saugumą nuo vokiečių. Ir tada buvo padaryta va, ta komedija su, su rinkimais, visą kitą, bet prieš tai dar 39-ais su mūsų sutikimu įėjo kariuomenė. Kariniai daliniai ėjo 39 metais su Lietuvos sutikimu. O jau 40 buvo ultimatumas paskelbtas. Ultimatyviai, kad jeigu jūs nesutinkat, tai jau įsileis dar papildomų dalinių, tada jau mes kariaujame. Tai, tai vėl suprantat, kai dar mes žiūrim iš Lietuvos pusės, koks mums skirtumas. Mes čia savo gyvenam, žinai, nieko netrukdom, čia kažkas, supranti, turi kažkokių grandiozinių planų, ir pradeda čia e, mumis manipuliuoti. Nu viskas taip. Ir mums visiškai nereikia, kad čia ateitų, žinai, nei Maskva, nei tas paskui Berlynas, ar ne? O jie čia vaikšto ir vaikšto vieni paskutinius. Taip, viskas taip. Ir tai yra mūsų va, tokie tiesa Lietuvos, Estijos, Latvijos. Ir mes turim teisę taip galvoti. Bet yra va, geopolitinė dar tiesa, kur mes esame tiek smulkų žaidėjai, Ir reikia suprasti. Ir tada, nu, aš pavyzdžiui, ne, neatmetu kalties ir jungtinių valstijų, ir Anglijos, ir Prancūzijos, kurios nieko nepadarė, kad vokiečiai nesustiprėtų, kurios nieko nepadarė, kad kai Versalio sutarties nebesilaikė, kad būtų kažkas dar priešingai. Jie finansavo visą šitą procesą. O ko jie siekia? Reikia O jie siekia vat, su, sudurti vėl, kaip ir pirmam pasauliniam kare, reikėjo sudurti Vokiečių imperiją su Rusijos imperija ir likviduoti visą šitą <laughs> reikalą ir pretenzijas į rinkas ir apskritai į potencialą. Kadangi Rusijos, Rusijos imperija pavirto į Tarybų sąjungą ir vėl pradėjo stiprėti. Vėl atsirado interesas sudurti kartomis. Kas ir buvo padaryti. Ir vėl buvo likviduota Vokietija, padalinta į gabalus. <laughs> ir antro pasaulinio karo išvadai, kas laimėjo? Anglai galutinai prarado įtakas, galutinai prarado pasaulio rinkas, svaras sterlingas galutinai prarado savo įtaką, išliko rezervinė valiuta ir sustiprėjo ir iškilo galutinai jungtinės valstijos, kurios iki pačios dienos ir vadovauja paradui. Tai galima ginčytis, aišku, kas čia užsakovas, bet kaip sakant, žiūri, kas laimėjo. Ir pagal, pagal rezultatus gali įtart, kas buvo didžiausias, sakant, įtakotojas procesui. Taigi štai. Ir dabar apie tuos atsiprašymus. Tas Audrius Rūstų sako, kad Maskva dabartinė, ten Putinas turėtų atsiprašyti Lietuvos, ir tik atsiprašus būtų galima pradėti santykius su, su Maskva, kažkaip normalizuoti. Nu, pirmiausia, tų atsiprašymų jau yra būta. Atsiprašė ir Gorbačiovas, atsiprašė ir Jelcinas, atsiprašyta yra oficialiam lygiai, ir, ir Dūmos lygiai, ir Putinas atsiprašinėjo, ir, ir vat Katiniai čia su, su Lenkais, čia buvo prieš keletą metų, kada žuvo tas e, Lenkų lėktuvas, va, taip. Savaitę prieš ten buvo toks mitingas, ten jis vėl sakė kam. Taip kad tų atsiprašymų vienas dalykas yra būta. Antras dalykas, Tarybų sąjunga į Rusiją, ne, tai Tarybų sąjunga ir Rusai, tai nėra lygybė ženklas. Nes Tarybų sąjungoje per šitą laikotarpį Rusai nukentėjo kaip tauta nukentėjo, nu, nepasakysi daugiau, mažiau, bet jie nukentėjo irgi kaip ir visi kiti. Ten irgi buvo vežimai, ten irgi buvo tremtis, ten irgi buvo emigracija. Bet vėl žiūrint, kurio laikotarpio. Visą tai vyko iki 50 metų. Po to jau, po to jau nei vežimų buvo, visai kita istorija. Bet iki tol tai buvo masė ir tada vyko industrializacija, kai buvo kolūkių kūrimas, kada, kada reikėjo visus suvaryti kolūkių, žmonės nenorėjo atiduoti savo padarbų, savo galvijų, tai ten nu, masė yra nu, nu, nelaimių, ten, nu, ko tik jūs norite, visko buvo. Tai dabar atsiprašyti, jeigu atsiprašyti, tai turėtų kas tas turėtų būti atsiprašytojas, nes Sakau, rusas nėra lygu tarybų sąjunga. Pavyzdžiui, iš tų generalinių sekretorių didelė dalis buvo ukrainiečiai. Brežnevas ukrainietis, Kruščiovas ukrainietis. Ten galybė tų visų funkcionierių aukščiausių lygių. Stalinas, Berija, Gruzinai. Kaip sakiau, ten buvo Latvių labai daug veikėjų ir Lietuvių buvo 30 metais. Ir tarp kitko, E, ten porą trejetą lietuvaičių sudalyvavo labai žiauriai kūrent va šitos kolūkius. Taip kad yra, suprantat, vėlgi supraskite teisingai. Čia aš noriu pasakyti, kad viskas apskritai gyvenime yra gerokai painiau ir sudėtingiau negu vat Audrius Rustus nori įsprausti tokias schemas. Netelpa pasaulis ir gyvenimas ir jo tiekmė į jokią schemą. Ir pirmiausia, reikia žinot, reikia turėti informaciją ir tada tu pamatysi, kiek yra įvairiausių tokių, vat, nu, pusių atspalvių ir, ir taip paprastai, vat, paimti ir pasakyti. Neišeina. Ir dėl to, vat, kitas jo klausimas apie požiūrį į Staliną ir apskritai tą laikotarpį, tą tarybų valdžios laikotarpį, tarybų sąjungos laikotarpį. Jo, jisai mano, kad šiandien yra e, reabilituotas Stalinas. Reiškia, kodėl Hitleris yra vaizduojamas vat, taip vienareiškmiškai neigiamai, o Stalinas atseit yra reabilituotas ir vaizduojamas kitaip. Tai pirmiausia, ir čia jūs, Audriu, esat nu, ne visai teisus. Aš jums sakau tiesiog keletą informaciją. E, kada prezidentu buvo Medvedevas, Prie jo buvo įkurtas tam tikras tokia komisija, kuri turėjo paruošti desovietizacijos visą planą. Desovietizuoti dabartinę Rusiją. Ir ten buvo numatyta visa serija visokių veiksmų, kaip tas bus daroma. Kai bus kūriami e, tarybų valdžios nusikaltimų muziejai. Ten yra toks ir dabar judėjimas memorial. Jis ir dabar tų muziejų yra prikūręs. Jis yra finansuojamas iš valstybės. Toliau, pavyzdžiui, toks dalykas. Vieną kartą čia prieš keletą metų buvo televizijos programa, vadinasi, Rusijos vardas, Imerasy. Siūlė rusam išrinkti pavardę žmogaus, kuris galėtų tapti Rusijos vardu. Valstybinė televizija tą darė. Ir didžiausiam visų nu, nustebimui ir netikėtumui, tenai Stalinas pradėjo ne tai, kad pirmauti, bet nu, iš, iš viso reikia. Žmonės balsuoja už tą Staliną. Ir valdžia visą tą nuėmė. Nubraukė tą balsavimą. Iš naujo pradėjo. Vėl tas pats. Tada Staliną iš viso išėmė. Nu ir vienu žodžiu ten, ką aš to noriu pasakyti, kad oficialiai valdžia visiškai neremė šį. Priešingai, reiškia, kiek tik gali slopina visą tą dalyką. Galiu kitą dar pasakyti pavyzdį. Vat prieš porą metų kaip tik gegužės, šitą, gegužės 9 pergalės dieną e, norėjo žmonės išeiti su Stalino plakatais Maskvoje. Valdžia uždraudė. Uždraudė valdžia šitą daryti. Toliau. Bet yra kita pusė. Per Stalino mirimo ir gimimo dienas prie jo kapo žmonės atneša visada gėlių, daug, gvazdikų ten per. Manot, kaip yra? Valdžia yra antitarybinė. Valdžia Rusijos. Antitarybinė, antistaliniška, bet liaudis, arba teisingiau didelė dalis liaudės, jo sąmonėje Stalino jau netgi nerealus vaizdas, o tam tikras mitas, mitinis toks simbolis – su kiekvienais metais iš tikrųjų stiprėja. Čia audrius teisus. Bet valdžia kaip tik su to bando kovoti. Bet labai sunku kovoti, jeigu didelė dalis visiškai kitaip šitą visą reikalą mato. Ir čia jau audriau reikėtų iškelti klausimą ir jums pačiam savo, o kodėl paprasti žmonės taip, reiškia, laikosi įsikibę to Stalino mito. Kame reikalas? O valdžia tai šito ne. Ir kai jūs kalbat, kad statomi yra paminklai Stalinui Rusijoje, statomi, bet statomi yra liaudės. Žmonės daro. Valdžia šitokių dalykų tikrai nedaro. Priešingai, jinai kiek gali, tiek blokuoja. Bet Rusijoje yra didžiulis susipriešinimas. Vat, dėl požiūrio į tarybų valdžią, į tarybų sąjungą, jos istoriją, požiūrį į Staliną, Rusijos visuomenė yra susipriešimas. Dalis visuomenės yra pozityviai nusiteikusi, dalis negatyviai ir valdžia yra su tais, kuri negatyviai, arba pasakykime, nu, pagrindinė masė. Tai visą šitą reikia suprasti. Ir dabar aš jums pasakysiu vieną tokį argumentą, kodėl valdžia negali būti pro-staliniška arba pro-tarybinė. Dabartinė Rusijos valdžia. Jūs čia, jūs čia visiškai čia ne, nesuvokėt situacijos Rusijos. Čia reikia pasakyti, nu, ta, ką vat, ir nepasakiau, kalbant apie tą Hitlerį, Staliną ir karo pradžią. Tarybų sąjungoje nebuvo privačios nuosavybės į gamybos priemonės. Tai yra pirmą kartą istorijoje, skyrus va tau Paragvajų tenais kažkur, suprant. Bet čia, kur Paragvajus nedidelė valstybė, o kur čia šeštadalis pasaulio. Tai yra visiškai kita sankloda visuomeninio gyvenimo visai kita ekonomika, visai kita finansinė sistema, neturinti nieko bendro su vakarų pasauliu. Ir čia buvo didžiulis konfliktas užprogramuotas jau. Čia yra privati nuosavybė, į gamybos priemonės aš pabrėžiu, o čia nėra. Čia yra testinumas nuosavybės, nes vaikai paveldi, anūkai paveldi, o čia nėra. Ir dabar per visas va šitas e, perestroikas Rusija grįžo vat, į šitą kapitalistinį sistemą, atsirado privati nuosavybė. Bet atsiprašau, šiandieną gyva karta, kuri nesutinka su tuo, kad nafta, ten dujos turėjo atitekti kažkokiam Abramovičiui, ten kokiam nors Gusinskiui ar ten Khodorkovskiui. Nu, žmonės nepriima šito. Tarp kitko ir Lietuvoje žmonės, va, tie tarybiniai lietuviai, aš čia kalbėjau, vienas iš pagrindinių, manau, jų bruožų yra, jie niekada nepriims nuosavybės teisės į gamybos priemonės. Aš turiu menimą tokį ten azoto, kokią trašų fabriką. Mūsų va, tam tarybiniam lietuviui tai yra sutinka turbūt, ar ne? Be abejo. Nu tai va. Skaitau, mes, kad visi, visų skaitau. Taip, ir mes visada galvosim, kad tai yra neteisingai. Gal tai yra teisėta, ta prasme, įstatymiškai padaryta, bet nesąžininga ir neteisinga. Tai lygiai tai Rusijoje tas yra žymiai svarbiau, nes ten turtų žymiai daugiau. Ir dabar žiūrėkit, va čia yra visa esmė. Jeigu dabartinė Rusijos valdžia pradėtų, e, sakykime, nuremti va tą Stalino kultą arba kažkaip pozityviai žiūrėtų į tarybų valdžią, tada iškirtų klausimas su tai tipologija. Jeigu ten nebuvo taip jau baisu, Tai kodėl nafta atiteko Abramovičiui? Ar ne? Ir dėl to atsiranda interesas dabartinės valdžios sakyti, kad ten buvo viskas blogai, tas, kas buvo blogai, padidinti kubų, o ten buvo daug kas blogai. Ten buvo ir, nu, ten visko buvo. Ir tremimai, visa tai buvo. Ir, ir, ir ten tų valstiečių nuvarimas nuo žemės ir viskas buvo. Bet visą tą, kaip čia jums pasakyti, visą tą gali dar padidinti, kubų, ten dar penktų laipsnių pakelti. Nes tik tada tu gali legitimizuoti savo teisėtas dujas ir naftą. Nes tada gali sakyti Abramovičius, nu taip, nu taip, Abramovičius gal negerai, kad tos nafta. Nu bet ten tai iš viso buvo tragedija. Va, kur yra pagrindinis nesusikalbėjimo taškas. Ir tada niekas objektyviai ne, nesiaiškina, kiek toj tarybų sąjungoje buvo minusų, kiek buvo pliusų, nes apie pliusus iš vis negalima galvoti. Ir tas pats Lietuvoje. Kodėl čia, sakykime, mūsų dalis politinių, politinių veikėjų taip spirga, patys buvę komunistų partijos nariai svarbiausia. Šiandieną, nu, tiesiog, nu, nemato, nu, nieko gero, nu, ten tiesiog buvo tragedija kažkokia. Vat ką tik prieš 20 metų Lietuvoje buvo tragedija, mirėm iš bado, neturėjom kuo apsirengti ir taip toliau. Nu tas pats. Nes tada iškilo klausimas pirmiausia, ką tu padarėjai per šitos 20 metų? Taip? Pasigirti nėra labai kuo. Tai tada reikia atsakyti, kad tada jau buvo, nu bet ten jau taip jau buvo blogai, kad net dabar blogai, bet tada buvo dar blogai. Ir vėl supraskite mane teisingai. Aš neįsakau, kad tada buvo geriau negu dabar, aš čia nieko kol kas nelyginu, aš tik jums aiškinu tam tikrus nu, jau psichologinius tokius bazinius dalykus, iš kur, va šitoj, šitoj terpėj psichologiniai iš principo negali atsirasti prostaliniškas kultas valdžioj. Nes kitaip reikės atimti naftą iš Abramovičiaus ir visus aliumininių fabrikus iš Prochorovo. Jos reikės atimti. Ir tarp kitko, ne faktas, kad Rusija prie šito neprieis. Brandat, nes ten auga visą laiką tas supratimas, kad tą neteisybę reikia kažkaip įspręsti, kad bent jau pagrindinius tuos visus e, išteklius reikia nacionalizuoti. Tai tas yra, ta, ta idėja yra gyva ir jinai nemiršta, o su kiekvienais metais jinai tik daro gyvesnė. Ir va toj terpiai Stalino kultas gyvuoja, be abejo. Jis gyvuoja. Bet valdžia šito nerimės, jūs, Audriu, esat neteisus. Tiesiog jūs nu, nelabai įsivaizduoja situaciją, mes labai už, už, užtaisim, bet nu, taip jau nieko neišeina. Ir dabar pabaigai vat, apie tos dalykus susijusius su Audriaus Rus, Rustaus klausimais. Jis klausė, ar aš skaičiau Suvorovo knygą Ledlaužis, kas pradėjo antrą pasaulinį karą. Be abejo, aš skaičiau tą knygą. Kalbos nėra, kad aš ją skaičiau. Ir tarp kitko, prieš daugelį metų, kai aš tą knygą perskaičiau, jinai man atsakė, man taip tada atrodė, kad jinai man atsakė kai kurios klausimus, kai kurios aš neturėjau atsakymų. Aš, e, galiu pasakyti, patikėjau šitą versiją, bet tai buvo prieš, o tada, kai jis tą knygą parašė, kiek čia, kokiu, 20 metų jau atgal. Bet per šitos 20 metų aš perskaičiau galybę literatūros Nes atsirado internetas, atsirado naujos galimybės, suprantate. Mano supratimas, mano žinios, informacinis laukas yra žymiai platesnis negu buvo tada, kai skaičiau tą Suvorovo knygą. Ir tie argumentai, kuriuos jis ten pateikė, jie šiandieną visi turi jau atsakymus, kurio visai kitaip traktuoja tos dalykus. Net ir tie, pavyzdžiui, greitieji tankai kuriuos atsėt gamino Tarybų sąjunga, greitieji tankai, kurie skirti yra geriem keliam ir atsėt jie turėjo o, o tam. Nes idėja yra tokia, kad Hitleris turėjo užpulti Rusiją, nes kitaip būtų užpuolęs į Stalinas. Tai jis nieko nelaukdamas, aiškiai, pirmas nutarė kaltinti, nes nebuvo jam kur dėtis. Bet vėl mes čia galim ginčytis iki begalybės. Kaip čia kas pavyzdžiui, dėl tų greitųjų tankų, dėl tų žodinėlių, nes turėjo ta tarybinė kariuomenė, turėjo žodinėlius su įvairiom pasienio tautų, tautomis. Bet atsakymas gali būti ir visai kitas. Jokia valstybė, tuo labiau tokia, tokia didžiulė, e, ne, nesiremia e, tikslu susispausti ir gintis. Jeigu jinai laukia puolimo, o jinai matė, kaip visą tai darosi, sakau, Tokijo, Berlyno, Romos ašis. Visa Europa yra paimta. Neslėpia vokiečiai, kur jie darys ir ką puls. Jie neslėpia šitą. Tai jie ruoždamiesi gintis turi ruoštis neišvengiamai ir ofenzyvai, ir polimui. Taigi jūs galvojat, kad tai, tai taip nebūna. Kiekviena valstybė, kuri yra nu, tokio masto, jinai turi ir polimo planus, ir dabar visi turi. Dabar kiekviena didelė valstybė turi polimo planus ir turi žodinėlius. Nes jiegi neplanuoja iš karto, kad mes iš karto pasiduosim ir mums nereikės, jie planuoja, kad kai tas užpuls, aš jam taip duosiu į galvą, kad nueisiu iki Berlyno ir man reikės žodinėlių su tai. Vat jums ir vienas iš argumentų, bet aš nenoriu gilintis į šitos visus tokius argumentus. Prantat, galima prirašyti knygų apie ką tik tu nori, aš jau sakiau, interpretuojamas tas karas yra įvairiausiais aspektais, bet faktas yra vienas 41 metais, birželio 22 dieną, ne rusai užpuolė vokiečius, bet vokiečiai užpuolė rusus. Čia lygiai kaip su gruzinais. Irgi galima šnekėti, kad kaip ten prieš istoriją, bet vat faktas tas konkrečiai. Gruzinai užpuolė Osetiją. Ir aš išeinu iš šito fakto kaip fakto o interpretacijos, visa kita, ten kas ko norėjo, kas nenorėjo, nu, čia yra amžinas gipsas. Amžinas gipsas. Ir dar, išeinant iš to, ko mes e, dabar arba nežinom, arba nenorim žinot, apie Tarybų sąjungą šnekam. Juk kai įvyko revoliucija, tai tie visi, kur tą revoliuciją darė, va, Trotskis, Leninas, ten, kiti Stalinas tuo metu dar buvo toks, sakykime, antrose, trečiose vaidmenys. Tai juk idėja buvo kokia? Pasaulinės revoliucijos. Rusijoje turėjo revoliucija prasidėti, po to turėjo persimesti Vokietiją ir persimesti. Vokietijoje buvo Rosa Luxemburg, ten visokie taip toliau. Vengrijoje revoliucija, jinai turėjo apimti visą Europą. Nes buvo manoma, kad sukurti socialistinę valstybę, va tą, kur nėra privačios nuosavybės į gamybos priemonės vienoje valstybėje, yra neįmanoma. Tai turi būti visam pasauliu, nes kitaip neišgyvensi. Ir tame yra racijos, iš tikrųjų. Prantum. Ir maždaug iki 30 metų va, Tarybų sąjungoje va, tie bolševikai ir gyveno su tą pasaulinės revoliucijos idėja. Nes kitaip, reiškia, neišgyvens ta Tarybų sąjunga. Ir tik paskui, kai pasidarė visiškai aišku, kad jokios pasaulinės revoliucijos nebus, tada atsirado kita idėja ir jos nešėjas buvo jau Stalinas, kad reikia bandyti kurti tą vat, socialistinę valstybę be privačios nusavybės šitoj vat, vienoj valstybei. Kodėl aš tą sakau? Todėl, kad iškilo didžiulis ideologinis ginčas tarp, tarp sakykime, jau stalinistų ir trotskistų, Leninas jau buvo miręs, Trotskis buvo ištrintas iš Tarybų sąjungos, nes jis ir toliau laikėsi tos pasaulinės revoliucijos idėjų. Ir Stalinas pradėjo kurtą socializmą va toj savo atskiroj toj tarybų sąjungoje. Kai prasidėjo industrializacija, tiesiog nu, ne, neįsivaizduojamais kiekiais buvo statomi fabrikai, 8 tūkstančius gamyklų pastatė per šitų dešimtį metų. Ir ruošėsi karui su, su Vokietija. Ir dabar žiūrėkit, pat kada aš Turiu omeny Suvorovo šitą knygą, kas pirmas pradėjo pasaulinį karą ir jis teigia, kad Stalinas norėjo pradėti tą karą pats. Nu, per pūnažymį. Ten yra argumentų pas tą suvorą, visa kita, bet yra kontrargumentų. Bet aš išeinu iš kitos logikos. Ir va, vėl ko mes nesuprantam, aš manau, ir aš pats netaip senai supratau. Mes žiūrim į Tarybų sąjungą, tą prieš karinį, tom akimis, kuriomis mes matėm ten, kur mes gyvenam. O mes matėm, Kazimirai, kokią tarybų sąjungą. Ne, ne, tai taip, bet tai buvo. Ne, ne, tai buvo lygi praktiškai jungtinėms valstijoms, pasaulinė galybė, tai buvo dvi galybės ir mes tokie ją ir įsivaizduojam, bet mes užmirštam labai svarbu niuansą. Iki karo, ta 30 metų tarybų sąjunga, jinai kovojo už išlikimą nes ten buvo ką tik pasibaigusi revoliucija, pilietinis karas, suirutė ir 30 metais, kai prasidėjo industrializacija, ten buvo badas, jinai tie visi labai neefektyvų žemės ūkis, pramonės jokios. Tai suprantat, kaip yra. Man labai sunku patikėti, kad, kad Stalinas, va, šitą, ta Tarybų sąjunga, būtų norėjusi to karo, nes jai reikėjo daug dievę atsilaikyti. Ir dėl to vat, šitas argumentas man atrodo svarbus, kad Suvorovas yra neteisus savo koncepto esmėje. Nes, nu, ir tarp kitko aš suvesiu, va jau pabaigoju, aš suvesiu su, su šių dienų Rusija. Čia vėl labai panaši situacija ir vėl mes darom panašią klaidą, kaip man atrodo ir žiūrėdami tą prieškarinę prieš tarybų sąjungą ir dėl to, ir dėl to Aš manau, kad Suvorovas tai yra tiesiog tam tikra įtaigiai parašyta, įspūdingai parašytos knygos, bet jos neatsako vat, į pagrindinį klausimą. Ta valstybė kovoja už išlikimą ir jai karas buvo visiškai nereikalinga ir galvo dar, kad užimti ant papildomas teritorijas, tai tik savo reikėjo apsaugoti. Tarp kitko, vat vėl nepasakiau. Tai pačiai Tarybų sąjungai karas antras pasaulinis prasidėjo didysis tėvinis, tai kaip jie vadina, va, birželio 22 dieną, bet pirmieji konfliktai su japonais, tai 36-8 metai. Jau jie susidūrė su japonais. Va ta ašis, Tokijas, Berlynas, Roma. Jau jie ten, rytuose jau kariavo. Tai jam dar galvot, kad dviem frontais kariauti dar ten ir čia prieš Europą, man labai sunku to patikėti. Man labai to sunku. Tai tai yra nelogiška. Nelogiška tiesiog. Ir dėl to, ir dėl to, vat aš nelabai tikiu šito Suvorovu. Ir einam dabar jau į pabaigą. Į šias dienas yra daug klausimų čia ir Liucija, Darius, Audrius apie Ukrainą, aišku, klausė. Ir čia jau juodas žmonės nerimsta. Ja, nu, matot, kaip mes ilgai užtrukom, bet labai svarbus dalykai, nu trumpai čia neišėjai. Labai ilga ta naktigonė bus, bet ką padarysim. Apie Ukrainą negalime nepašnekėti, nes įvyko rinkimai prezidentą, Eurovizijos, bet įvyko rinkimai ir šiandieną, vakar teisingiau, Donetsko ir Lugansko apskritysi. Nežinau paskutinių žinių, bet kai pradėjom naktigonę, jos buvo paskelbusios jau pagal rinkimų rezultatus savo nepriklausomybę. Pradėjo kalbas apie susijungimą į bendrą bendrą darinį Donetsko ir Lugansko tų apskričių. Ir Beros Donetskas paprašė, e, paprašė, kad e, būtų priimta į Rusijos sudėtį. Bet dabar žiūrėkit, bet čia yra vienas niuansas. Maskva dar nedavė, nežinau, gal jau dabar pasakė kažką, bet pradedant naktigonį, 9 vakarą, nebuvo Maskvos atsakymų, ką jinai galvoja apie tą referendumą, ar jinai jį pripažįsta iš jūsų. Hm? Taip kad Bet nežinau, gal sakau, gal jau kažkas yra pasikeitę per tas tris valandas. Bet dabar, kalbant apie Ukrainą, pradėkim vėl ne nuo paskutinio piesės veiksmo, pradėkim šiek tiek, nu ne šiek nuo pradžios pradėkim. Norint suprasti, kas darosi Ukraina ir kuo viskas pasibaigs, reikia žinot patį pagrindinį dalyką. Šios dienos Ukrainoje yra mažų mažiausiai trys tautos. kurios gyvena, jeigu teritoriškai apibrėžti, tai yra Novorosija, tai yra istorinis pavadinimas, tai Novorosija tai yra va, Donetskas, Luganskas, Harkova, Odesa, Hersonas, Nikolajevas, Novorosija. Toliau yra Malarosija, tai yra Kijevas ir centrinė Ukraina. Ir yra Galicija. Galicija, Voluinė, Lvovas. Yra dar smulkesnių, yra Rumunai, Odesos apskrityje, yra vengrai užkarpatiai ir yra rusinai, liekanos tų pačių Galicijos dabartinių gyventojų, kurie taip ir neatsisakė savo vardo rusinai, jie gyveno užkarpatį. Bet, sakykime, dabar jų nelieskime. Čia yra smulkus tokie dariniai gyventojai. Tai yra trys pagrindiniai Galicija, Malorosija ir Novarosija. Tai yra istoriniai pavadinimai. Kad suprastumėt, kuo jie skiriasi, Aš duodu jums analogą iš Lietuvos. Jis nėra visiškai tikslus, bet tai trūksta vieno demens, trūksta tokios didelių lietuvių teritorijos. Bet žiūrėkit, yra Klaipėda ir Klaipėdiečiai, memelenderiai, tai yra lietuviai, kurie gyvena Klaipėdoje, Klaipėdos krašte, tai jie būtų va tie Galicija. Toliau yra žemaičiai, Tai būtų tie vat, malo Rusijos ukrainiečiai. Ir yra lietuviai. Tai tie yra novo Rusijos rusai. Ir sakau, trūksta vieno darinio, nes dar yra didžiulė Rusija, į kurią gali orientuotis ir tie malorosai, ir tie novorosai. Na, ir, kur. ir kad būtų visiškai atitikmuo, tai turėtų būti vat, už šitų darinių dar kažkokia didžiulė Lietuva. Ir dabar žiūrėkit. Įsivaizduokit, kad e, vat ukrainiečiai be Galicijos, va tos be Galicijos, ukrainiečiai Malorosijos ir ukrainiečiai Novorosijos, dalistinių save vadina rusais, jie bando dabar ten aiškinti santykių. Tai būtų tas pats, kaip žemaičiai bandytų primesti Lietuvai, Lietuvai žemaitijos idėją ir mes pradėtume aiškintis, kur prasideda žemaitis ir kur baigėsi žemaitis. Mes rastume galus. Be šansų. Be šansų, suprantate? Be šansų. Tai yra panaši situacija tarp tų Malorosijos ir Novorosijos tų rusų ir ukrainiečių. Šiandieną jie kūrė tą Ukrainos valstybę ir tie, vat, tie žmonės, kurie tą idėją atstovauja, jie, jie ukrainizuoja visą tą Ukrainą. Nu ir dalis tų nepasiduoda. Tai būtų tas pats, kaip žemaičiai bandytų padaryti iš lietuvių žemaitiją Nu ir prasidėtų, vieni lietuviai sutiktų, kiti nesutiktų, taip toliau ir taip toliau. Čia nėra, sakau, visiškai tikslų, bet dabar esminis dar dėmuo yra. Va ta Galicija. Ir tie memelenderiai Klaipėdos krašto lietuviai. Žiūrėkit. Vat Klaipėdos krašto lietuviai, kita religija, jie yra ten liuteronai, jie ne katalikai, taip? Jie niekada negyvena su lietuviais vienai, vienam krašte. Jie gyvena su vokiečiai. Jie visada buvo antrarūšiai gyventojai, nes ten vadovavo paradui vokiečiai. O čia mes, ar tai žemaičiai, ar tai lietuviai, mes turėjom savo valstybę, mes buvom, nu, žemaičiai apskritai, ten jinai turi didžiulį istoriją. O tie Klaipėdos krašto lietuviai niekada neturėjo savo... Jie buvo visada tokie antriniai, ne savo žemė būtų. Taip? Toliau, išeinant iš to, pas juos kita kultūra, kitas mentalitetas, nes jie gyvena Vokietijoje. Tas pats atsitiko su Galicijos tais dabartiniais ukrainiečiais. Va ta Galicija, Lvovas, kita religija. Ten katalikai, visur kitur pravoslavai. Toliau jie tenais visada buvo engiami Lenkų ir Austrų. Jie visada ten buvo antrarūšiai, nuo savo žemė gyvendami, suprantate? Vėl kitas mentalitetas, kiti papročiai, kita kalba, panaši. Bet Malorosijos ukrainiečiai tie, Kyjeve tenais, jie kalba e, suržikų vadinasi, tai jų kalba vadinasi suržikų. Nu, tokie vat, rusai ją supranta, bet yra tokių žodelių, nu, pavyzdžiui, e, rusai sako pozno vėlai, a jie sako pyžno. Rusai pasakys padrasdėl, padalinys, o tie sakys pidrasdėl. O tokių visokių. Ir daugam, tai dabar įsivaizduokit, kad šitą kalbą bando primesti, va, kaip valstybė, tai tie rusai, nu, jiems skamba jokingi, taip pat kaip žemaičiai bandytų primesti savo kalbą dabar visai Lietuvai kaip valstybinė literatūrinė, va tokia. Nu ir, ir, ir ką? Ir taip jau paprastai išeitų. Neišeitų. Bet įdomumas yra tas, kad Galicijos ukrainiečių kalba, Lvovo, jinai skiriasi ir nuo to suržiko. Ten yra žymiai daugiau lenkiškų intruzų, vokiškų intruzų, vengriškų intruzų, kokiu tik jūs nori dar, nes jie gyveno, kaip sakau, toje Austro-Vengrijoje, su lenkais plius. Ir dabar įsivaizduokit, va šitie trys dariniai Kol buvo Tarybų sąjunga, tai virš viso šito buvo bolševikų valdžia, buvo tarybinio žmogaus idėja ir visus tos skirtumus Maskava ir nelabai jie pasireiškia. Plus tarptų Malorosijos ukrainiečių ir Novorosijos ukrainiečių, kurie save laiko rusais. Nu, mažas skirtumas ir nebuvo jokio, nu jie ten pasišaipydavo, tarapum kerštepselis buvo toks, jumoristai jie ukrainietiškai visada kalbėdavo, bet jų net neverždavo. Per televiziją aš vaikų žiūrėdavau ir net aš suprasdavau. Jie kalbėdavo va to suržikų, suržikų kalbą. Bet kai Ukraina tapo savarankiška, o jinai yra tokia sudurtinė valstybė, suprantat, skirtingos dalys, skirtingas metai, tai jiems reikėjo turėti ideologiją kažkokią. Ir ne veltui Kučma, vat, pirmas prezidentas yra parašęs knygą, kuri vadinasi Ukraina nėra siekti. Ukraina ne Rusija. Nu, kitaip sakant, reikia pateisinti savo buvimą, pateisinti dalį. Tu turi turėti skirtingą ideologiją negu Rusija, nes kitaip tada pakyla klausimas, kam reikalinga Ukraina, jeigu jinai tokia pat Rusija. Čia taip pat, jeigu Žemaitija kurtų savo vat, valstybę, jinai turėtų būti antilietuva. Nes kitaip iškils klausimas, kodėl mūsų giminaitis vienas yra Žemaitijos pilietis, o kitas Lietuvos pilietis, supranta. Abu kalba tą pačią beveik kalbą, nu vien Žemaičioje, kitas ne. Brandu? Nežinau, ar, ar, ar tą analogiją pagaunat, Kazimierė. Jo, jo, pavyzdžiui, gerai pasakai. Kaip? Gerai, gerai čia. Suprantama analogija. Tai, tai va. Ir dėl to buvo pasirinkta Ukrainos idėja ir ta idėja buvo būtent Galicijos Ukrainos. Galicijos, va tos, kur, kur Austro-Vengrijoje gyveno tie žmonės. Iš ten ta Ukrainos idėja. Ir dabar įsivaizduokit, jų yra visiškai kiti herojai. Ir jie turi teisį į savo herojus, nes vat Bandera, ta Šuchevičius. Tai jie kariavo, kada po spalio revoliucijos kūrėsi Ukrainos valstybė. Tai jie pradėjo kariauti už savo teritoriją. Ten buvo įvairius variantai, kaip galėjo ta Ukraina susiklostyti. Ir ta dalis, kuri pakliuvo į Lenkiją, vat Lvovas, tai tie likę, vat jau tie ukrainiečiai, tie, tie galicijos, vėl pakliuvo po Lenkais kaip ir visada. Ir jie kariavo prieš Lenkus. Ten labai daug žydų gyveno, jie ten ir, ir žydus ten pjovė nemažai. Ir jie norėjo nepriklausomos valstybės nuo Lenkų. Nuo Lenkų. Kai 39 metais Stalinas, stumdamas galimą fronto liniją nuo Rusijos sienų, paėmė vakarų Ukrainą, tie vėl liko be savo valstybės, jie pradėjo kariauti jau prieš, prieš bolševikus, tas Banderas su Šochievičiu ir laukė vokiečių, tikėdamasis, kad vokiečiai tą jiems nepriklausomybę duos. Kai vokiečiai atėjo, Bandera pasodino į kalėjimą. Visi tiesa sėdėjo gerose sąlygose, bet nesirealizavo jų svajonės ir vokiečiai nedavė jiems tos nepriklausomybės. Po to, kai karą laimėjo Tarybų sąjunga, vakarų Ukraina grįžo vėl į, į sudėtį, jie toliau kariavo jau prieš, prieš Maskvą. Ir, suprant, ir jie turi teisę. Jie kariauja už savo valstybės taip suprantamos nepriklausomybę. Aš, nu, kitas dalykas, kad ten labai daug žiaurumų, vėl sakau, galima ten ginčyti, bet, nu, nu pakilkim šiek tiek iki apibendrinimų lygį. Aš pripažįstu tiem vakarų ukrainiečiams teisę vat, jų gyvenimą, jų valstybę, nes jie niekada jos neturėjo. Tai Austrai smaugė jos, tai Lenkai smaugė, tai Maskva smaugė, tai Berlynas. Pradė. Bet problema iškylo tada, kai va šitą ideologiją bandė primest Malorosijai ir Novorosijai. Jie pradėjo ukrainizacijos procesą, kuris rėmėsi va Galicijos patirtim. O dabar žiūrėkit, reiškia, ten Bandera, Šuchevičius yra didvyrė jiems, nes jie kovojo su Maskva už nepriklausomybę. O Malorosijoje ir Novorosijoje tie žmonės kaip tik kariavo prieš tos banderovcus. Prieš, tos, prieš tų dabartinių vat, Galicijos ukrainiečių tėvus ir senelius kovojo Donetsko ar ten kokio Kijevo vaikų tėvai ir senelis. Mandat, kokia sudėtinga situacija. Ir 20 metų šitas procesas tęsiasi ir ta ukrainizacija stiprėjo ir tarp kitko davė rezultatus po truputį viskas galėjo baigtis normaliai. Ir dabar prieikim prie šių dienų. Čia reikia dar pasakyti vieną dalyką. Per šitos 20 metų, po tos ukrainizacijos, kas atsitiko? E, išaugo karta žmonių, kurie jau nieko kito nežino, tik dabartinė va tokia Ukraina. Ir e, Ukraina yra labai dažnas reiškinys, kada seneliai ir tėvai save laiko rusais, o anūkai ir vaikai jau save laiko ukrainiečiai. Čia labai dažnas reiškinys. Vienoje šeimoje. Ateina vaikas, man teko, teko yra skaityti tokius vat, įspūdžius. Grįžta vaikas iš mokyklos ir stieškia senelį, tu sako, okupantas. Senelis karo veteranas, o, o vaikas jau yra mokomas kitom aplinkybėm. Ir suprantat, iš tų vat, Galicijos ideologijų žiūrint, nu, teisingai Teisingai. Vėl nėra vieno, vieno tokio, vat, vieno vertinimo. Ir tie visi, ten tie Donetsko gyventojai, iš esmės jie buvo susitaikę su šituo. Ir e, tas Maidanas pirmas 2004 metais, ten kur buvo beprotiška situacija, trečias rinkimų turas, niekada istorijai nebuvęs, ten suprantate, susitaikė, leido, atėjo Juščenka į valdžią, suprantate. Bet dabar žiūrėkit, jis ateina į valdžią, laimi rinkimus iš trečio karto. Po penkių metų jo reitingas 3 procentai. Nu taip, suprantate. Ir vėl ukrainiečiai jau susitaikė su to Juščenkos valdymu, vėl nieko negavo. Vėl nieko negavo. Ateina vėl Janukovičių išrenka. Ir dabar žiūrėkit, kas vat, išrinkus Janukovičių, vėl visi nepatenkinti. Ir kas yra avansenu šiandien? Va tas kas tai yra tas Porošenko, kuris dabar va, kandidatas į prezidentus, Timošenko ten, tie Jaceniukai ten, Turčinovai, nu visas elitas, va, kur... tai jiegi ta Ukraina valdo visus pastaruosius 10-15 metų. Juk tas Maidanas, kuris dabar stovėjo, at, dabar stovėjo, tai tie patys žmonės ir 2004 metais ant scenos stovėjo. Ir per šitą dešimt metų <laughs> tai, tai tie patys žmonės Ukraina ir atvedė į šitą situaciją. Tai nėra naujų žmonių. Ir kada, kada, kada prasidėjo Maidanas vat, prie tų metų rūdienį, ir žmonės išėjo, ten stovėdavo gatvėse, nu klausykit, nu kyla klausimas, tai už ką jie stovėjo? Nes jie ant scenos buvo lygiai tie patys, kurie ir atvedė šitą situaciją. Bet dabar panalizuokim, o ir vėl propaganda. Kodėl taip galėjo atsitikti? Todėl, kad yra didžiulis socialinis nepasitenkinimas žmonių. Jau visiškai nesusijęs ten nei, nei su kalba, nei su sagaliciniu, iš totaliai visi nepatenkinti valdžia. Nesakau, jūs šenka rinko, nepasisekė Janukovičio rinko, nepasisekė. Vėl Maidanas, taip. Tai vat vienas plastas. Toliau tas plastas, kaip sakau, yra tų trijų tautų bazė, tas nepasitenkinimas, ar ne? Toliau, labai svarbus faktorius Ukrainoje tai yra oligarchinės struktūros. Visa Ukraina yra pasidalinta panašiai kaip feodalų gabalais. Vienas milijardierius turi vieną, sritį kitas, kitą, suprantate. Ir jie tarp savęs irgi nesutarė. Pavyzdžiui, Porošenko ir, ir Timošenko Yra didžiulis prieštaravimas tarp jų. Jau nuo tų pirmo Maidano, jie tada stovėjo kartu ant tribūnos, bet jie tada vienas kito nekentė ir tas eina per visą dešimtmetį, supratai? Ir šiandieną, kada va, tas konfliktas Ukrainoje vyksta, tai provokacijas įvairiausias, tai net negali žinot, kas tą daro iki galo. Tai yra geopolitinis faktorius, bet yra ir vietinis. Yra klanų kova. Vat pavyzdžiui, dabartinis gubernatorius Dnepropetrovsko, Kolomoicas toks, milijardierius, žydų, žydų tautybės, gyvenantį šiaip šiaip Šveicarijoje, jis šiandieną kontroliuoja Dnepropetrovską ir jis turi konfliktą su Achmetovu tokiu, kuris Donetskė sėdi, suprantate? Nu ir panašiai, ir panašiai. Jie visi turi savo privačias kariuomenės šitie milijardieriai. Ir visą tai šiandieną veikia Ukrainoje vienu metu. Tos trys tautos Bendras visiems socialinis nepasitenkinimas, kartų konfliktas, kada karta išaugosi Ukrainoje, va tų vadovėlių šviesoji, kur ten apie bei Apolonų šneka ir visą kitą. Jie istoriją perrašė grinai pagal savo ideologinius e, poreikius. Tai jaunimas, tarp kitko, Odesoje, tie tragiški įvykiai Odesoje. Pasižiūrėkit, visi, kurie ir degina, ir bėga, visi kalba rusiškai. Jo. Ukrainiečių kalbos iš vis nėra. Ten nėra ukrainiečių, niekas ten ukrainietiškai nekalba, o konfliktas baisus, agresija baisi, vienas kitą degina ir visi kalba rusiškai. Tik vieni šiandieną yra už vieningą Ukrainą, o kiti nenori pasiduoti va tą tai ideologiją, jie nori ten tos rusų kalbos, tada, tada, tada ir, ir jie paskelbė šitą, tada, šiandieną tą savo tų valstybių va, suverenitetą. Tai va šitam laukia Tai čia viduj Ukraina, o virš viso šito yra geopolitiniai interesai. Šiandieną va, tos ekonominės krizės akivaizdoje, dolerio zonos siaurėjimo nu, šito, metu, jungtinės valstijos turi gyvybinį interesą sustabdyti Rusijos ir Kinijos kilimą, jų apsijungimą, jų projektų vykdymą. Ir vėl grįžkime antrą pasaulinį karą, pradėjome. Dabar iškelkim vėl savo klausimą. Mat čia visi laukiam rusų kariuomenį, tu ateis va čia pasibels Vilniui mums į duris. Vėl tas pats klausimas. Aš nesu tikras, kad šiandieną rusams reikia to, net to Donetsko ir to Lugansko. Ir šito referendumo, vat, kurie paskelbė. Aš manau, kad Putinas nežino, ką dabar daryti. Nes e, Prieš yra situacija, ko pas mus propaganda varo visai kitą pusę, net, ne, net neleidžia žmogui pagalvoti, kad kaip tik jungtinių valstybių interesas ir yra, kad Rusija įvestų kariuomenį į Ukrainą. Kodėl dabar tas interesas yra? Todėl, kad jiem kovojant su ta, su ta Rusija, dėl tų geopolitinių, tų visų reikalų, Jiem reikia ten sankcijas dabar įvedinėti prieš Rusiją. Ir žiūrėkit, kas darosi. Europą pradėjo priešinti. Europa jau pradeda supras, kad nuo tų sankcijų Rusijai nukentės Europa nemažiau, gal dar daugiau negu pati Rusija. Ir šiandieną Merkel nebesuvaldo savo pramonininkų. Šiandien apskritai Vokietijos visuomenė yra palankiai. Obama pasikvietęs Merkel davė jai vėlnių, kad tavo visuomenė labiau remia Putiną negu mane vat kada buvo jos vizitas buvo. Ir iš tikrųjų visos apklausos rodo, kad šiandieną vokiečiai savo masį yra palankus Maskvai. Ir ne tik jie. Tai dabar, norint priversti Europą tas sankcijas įvesti, reikia argumentų. Ir dėl to, jeigu rusai įvestų kariuomenį Ukrainą, atsirastų tas papildomas argumentas. Ir dėl to yra suinteresuoti Mes čia visi galvojam, kad Rusija tik ir laukia, kaip čia pasimti tą Donetską. O mano supratimu yra priešingai. Rusija iš paskutiniųjų stengiasi ten neįeiti. O dabar žiūrėkit, koks yra Putino šiandieną, kokia situacija. Vat atsitiko Odesoje tie, tie įvykiai. Sudegino tą žmogų. Nu, o jis yra pasakęs, kad jis neleis skriausti va tų, tų Novorosijos žmonių, ten tolgiau ten ir rusai save vadina. Ten vėl tie, kurie dažnai žmonės įsivaizduoja, kad ten rusai suvežti. Toj Nova Rosijoje jie ten gyveno porą šimtų metų nuo Jekaterinos laikų, suprantate. Kas ten buvo prieš tai, tai čia jau kita istorija, bet pastaruosius du šimtus metų Nova Rosija yra... Nu... Ir dabar jisai šitų vat, įvykių tragiško akivaizdui, jis turėtų tiem žmonėm padėti, nes to reikalauja iš jo vietiniai žmonės. Rusijos gyventojai. Jo reitingas yra iškilęs į padėbesius, kai Krymą paėmė. Ir žmonės dabar nori, kad jis padėtų ir tos irgi pasimtų atgal. O jis puikiai supranta, kad kai jis tik tą padarys, tada amerikonai šauks, kad nu, jau reikia sankcijas įvesti, europiečiai neturės kitų argumentų, turės prisidėti ir pralaimės tą patį Europą. Suprantate? Ir Rusija pralaimės ir tai pralaimės. Nu, aš jo vietoj taip galvočiau. Tuo labiau, kad tas, pavyzdžiui, vat, Luganskas ir Donetskas, kur dabar va čia paskelbė tą nepriklausomybę šiandien ir, ir pasiprašė priimami, ten yra šachtos, anglistai jų labai brangiai savykaina, nu, suprantate, jie nelabai kur parduos. Rusai anglės turi patys vo. Tos, tas, tas, tos regionus reikės kažkaip prižiūrėti. Suprantate. Ir aš nesu tikras, kad jie labai džiaugiasi va tais referendumais, bet niekur dėtis. Ten yra jų žmonės, jų mentaliteto, jų kultūros, jų kalbos. <clears throat> Ir dabar, ką jis be padarytum, nepadėsi blogai, padėsi dar blogiau. Tai aš manau, kad bus bandoma padėti nu, nematomam priemonėm, ten kažkaip, aišku, matyt, bus padedama, bet atvirai kariuomenė, aš manau, kad Rusija stengsis iš paskutiniųjų neįvesti, nes jinai visiškai nesuinteresuota. Jauta, na dar vieną daiktą reikia pasakyti, kad tose srityse ten nėra e, tokio palaikymo kaip jauta, šitoj kaip Kryme. Kryme ten buvo didžiulis palaikymas. Ten apskritai rusų daugiau gyvena ir palaikymas to žingsnio, vat, kad prisijungti prie... Ir reikia žinot, kad Krymas turėjo autonomijos statusą. Tai buvo Krymo autonominė respublika Ukrainos sudėti. O Donetskas ir Luganskas neturi. Ten tai visai kita situacija. Ir plus, Kryme, tai yra uostai, Sevastopolis, tai yra tiesiog nu, gyvybiškai svarbu turėti tą teritoriją. Čia vienas įdomus niuansas. E, Jungtinių valstybių viešųjų pirkimų puslapyje internetiniam jau prieš keletą mėnesių buvo paskelbta, kad jie ieško kompanijos, kuris suremontuotų pagal jų poreikius Sevastopolyje mokyklas ten turėjo įsikurti kažkokį jūrų pėstininką ar kažkas tokio. Iš jie net nebejojo, kad tą Krymą jau jie turės, nes jau jie iš anksto <laughs> ruošiasi ten įsikurti, suprantat. Nu ir vėl, suprantat, nu, nu kaip galima nematyti, kad ten atvyksta CŽV direktorius į Kijevą, viceprezidentas, ten Ten, nu, ten šmežuoja tie, vat, visi tie, žinai, amerikonai, vokiečiai, anglai, prancūzai, lenkai, lietuviai, mes ten, mes ten pastoviai. Ir paskui sako, ne, ne, mes nesikišam, mes nesikišam, o rusai kišas. Nu, klausykit, nu, nu nelaikykit irgi, nu, nu visai žmonių durnais. Čia jau reikia būti, nu, visiškų avinų, kad nematyt, kas vyksta. Taip, rusai, aišku, ten kišasi, bet kišasi kišasi, nu, matyt, kažkaip, nu, subtiliau bent jau. Nedalina sausainių, kaip tą visiems. <laughs> ir sakau, interesas kitas. Amerikonam reikalingas chaosas Ukrainoje, reikalinga rusų kariuomenės įėjimas į Ukrainą, kad galėtų po to išpūsti dar didesnį tą visą ne, tokį triukšmą, pajungti Europą tom sankcijom. Europai priešingai visiškai nereikalingas chaosas, nesupranta, kuo viskas baigsis, supranta norų sėtologą. Ir tarp kitko, į visą šitą temą, e, šito Kissingerio vakar ar už vakar straipsnis, kažkokiam Amerikos laikraštė ar kur, interviu skaičiau. Tai Kissingeris, panašiai, vat, kaip aš neku, sako, aš manau, kad visi tie įvykiai su Krymu tai buvo ekspromtas. Tiesiog taip susiklosti situacija, Tai aišku, Putinas pasinaudoja situaciją ir plus ten ypatingai palanki padėtis gyventojų požiūrių ir jam strategiškai reikalingi. Bet Kissingeris mano, kad tai buvo, nebuvo planas iš ankstinis, o buvo tiesiog ekspromtas užaistas. Gal dėl to amerikonų spets tarnybos dabar ten visą laiką sako, kaip jie nepastebėjo. Nebuvo jokių žuomenų ten ir taip toliau, gal net nebuvo tų planų. Bet dabar žiūrėkit, prie, ir dabar eikim, kas vat, realizuoja vat, višitos uždavinį. Šiuo atveju Vat chaoso helynai. Tai kaip sakiau šiandieną, Jeceniukas, buvęs užsienio reikalų ministras, Porošenko, buvęs užsienio reikalų ministras, e, Timošenko, buvusi premjerė. Jie visi ten yra, nu, ta, ta valdžia ir yra. Ir dabar žiūrėkit, nu gerai, Maidanas, nu gerai, prasidėjo, pamenu. Janukovičius davė komandą nesipriešinti. Jis buvo vadinamas tironu, ten visą kitą, nors jo metu nežuvo niekas. Dabar su tankais ten visi vieni kitus traiško. Ir tai dabar žiūrėkit, Janukovičius juk siūlė Jaceniukui paimti premjero postą, pamenu, prieš porą mėnesių, trejį. Taigi eik, sako, į premjerus. Su viskuo sutiko. Sutiko su pagreitintais rinkimais. Janukovičius su viskuo buvo sutikęs. Tai dabar jūs man atsakykit, tai kokio velnio reikėjo va šito perversmo? Jeigu tu galėjai tapti premjeru ir be perversmų, ir be viso šito chaoso. Rinkimai būtų buvę už kelių mėnesių. Tai kodėl jūs va, taip elgėte? O juk šito elgesio pasiko ir vyra Ukraina kaip valstybė. Tai jeigu, jeigu jie būtų nepadarę va, tų žingsnių vasario 22 dieną, kada Janukovičius buvo priverstas pabėgti, jeigu jie būtų tada sutramdę savo tuo tą pravai sektą, ten tą patį muzičko, ten arba tą jarošą ir visą kitą. Taigi būtų buvę normaliai rinkimai, nebūtų atsitikę nei, nei Krymo situacijos, nei šiandien va, tų referendumų Donetskė ir Luganskė. Todėl, kad dar kaip argumentą pasakysiu, nu iš mano logikos žiūrint, Maskva net nebuvo suinteresuota šituo. Jeigu reikia Ukrainos, tai visos. O jeigu jie paima tik dalį, tai gauna masę problemų, O NATO daliniai vis tiek atsistoja. Jie gauna tada kitą priešingą, priešišką Ukrainą, dar labiau piktą ant jų, ar ne? Ukraina tada likusi dar greičiau pasikvies NATO dalinius ir Amerikos raketas pasist, ką jie laimi. Tai jau tada reikia imti visą Ukrainą. O visą Ukrainą jie nei pasiruošę paimti, nei gali kol kas. O imti gabalą, nu, mano supratimo, intereso nėra. Tai tada Kokio velnio visi šitie jėciniukai pradėjo šitą chaosą. Jeigu galėjo tapti premjeru, įprasta tvarka, prašom, jam buvo siūloma. Ir atsakymas čia tik vienas peršas. Būtent chaosas ir buvo reikalingas šito žaidimo užsakovams. Nes be chaoso, jeigu Jaciniukas taptų premjero legaliai, negalėtum išpūsti po to šito viso gaisro, kuris dabar atlepsnoja. O šiuo atveju šito žaidimo užsakovams vienodai rodo, kas bus su Donetsku, kur jisai bus, jam reikia konflikto, nes jos domina ne Ukraina ir ne Europos Sąjunga jos domina, kaip čia daugelis įsivaizduoja, o jos domina jų geopolitiniai tikslai ir šitotės tiksluose ar Ukraina, ar Europos Sąjunga, ar Lietuva, Šum za scenai rusiškai pasakysiu. Taigi štai. Ir pabaigai. Ir pabaigai. Žmogus pasirašęs nieko nežinau. Sakydamas, kad įsileidus daugiau intrūzų, ginčiai tarp Lietuvoje gyvenančių tautų taptų apskritai nebeįsprendžiami, jūs puoselėjate idėją, kad skirtingų tautų žmonės tam tikrais klausimais apskritai negali susitarti. Nu taip, aš sakiau šitaip. Bet vienas dalykas yra susitarp tarp tautų, kurios gyvena savo žemėse, ir visai kitas dalykas tie intruzai. Tai aš vėlgi nežinau, negi taip sudėtinga yra suprasti, kad kuo homogeniškesnė arba vienalytė visuomenė, tuo yra mažiau konfliktų. Ir mūsų Visuomenė šiandien 83 ar 4 procentai lietuvių. Iki 16 tai yra lenkai, rusai ir kitų visi visi smulkiai. Ir tai konfliktų yra. Bet jeigu mes dar įsileidžiam papildomus, nu tai konfliktai auga, nes jie turi savo reikalavimus. Jeigu tai bus musulmonai, jiem reikės mečečių, jiem reikės jų švenčių. Nu čia nu antiek natūralu, kad aš vėl nesuprantu, nu, kaip dar žmonėm paaiškinti. Ir čia, ne, čia nešneka apie tai, kad geri ar blogi žmonės. Tu man pasakysiu, tai irgi gerų žmonių ten yra. Čia ne apie tai visai kalba. Ir čia įtarp kitko jokio skirtumo. Net jeigu dabar vat, iš tų gyvenančių Lietuvoje rusų, iš ten jų ten kiek ten, kokie 5 procentai ar kiek ten jų yra, pasidarytų, pavyzdžiui, 30 procentų, tai irgi problemos išauga. Jeigu iš Lenkų pasidarytų 30 procentų, problemos irgi padaugėtų, jos ir taip yra, bet jos būtų dar didesnės. O jeigu dar ateitų kitos rasės žmonės, kitos e, kultūros, nes mes čia visi maždaug vis tiek esame, nu, daug maž, kažkokiuose rėmose ir, ta, ir kažkokį prasmių lauką dar telkom visi. O juk tai pasaulyje yra žmonės, kurie netilpsi visi šitą. Jie savo prasmių lauką transliuos. Ir dėl to aš ir sakau, kad tas 80-20 tas santykis yra saugotinas kaip akies vyzdys. Nes tos problemos paskui iš tikrųjų nebeįsprendžiamos, kaip jos yra neįsprendžiamos, pavardinkime. Izraelis, Palestina. Jeruzalės miestas. Kariauja, kariauja, kariauja, nebus sprendimų, nes visi pretenduoja į tą patį. Belgija. Jau atrodo, kur jau čia, žinai, čia Europą, visi kiti. O flamandai su valonais, va toj valstybėliai, nesutarė. Ir įsiskirs, įsiskirs. Tarp kitko, čia grįžtant prie Ukrainos šiek tiek. Kodėl taip žmonės nu, net nesvarsto galimybės, kadangi ten antiek skirtingos tos tautos, antiek skirtingi supratimai. Nu tai jūs eikit vakarai vakarus, rytai rytus, nu ir nebus problemų. Kodėl tą galėjo padaryti čekai su slovakais? Kodėl tą galės padaryti flamandai su valonais Belgijai? Jie čia vat, neužilgo jie irgi išsiskirs. Kodėl tą galės padaryti Škotija atsiskirdama nuo Anglijos? O kodėl tada negali tokio skirtingo supratimo žmonės Ukrainoje, ramiai, be kraujo? Nu, norit jūs eiti tą Europos Sąjungą, nueikit. Bet yra didelė dalis, kurių nenori. Ne. Reiškia, žiūrėkit, koks vėl požiūris. Vat Kas galima čia, negalima šitiems. Vat kur yra. Tai yra tam tikras, kaip čia pasakyti, čia žmonės, čia, o tie tai jau čia. Kita istorija. Italija. Šiaurės ir pietų italai nesutarė. Nors čia, čia netgi ne tas pats. O kas dar būtų, jeigu ten dar tų intrūzų įvarytum, kai jie nesutarė net patys italai tarp šiaurės ir pietų irgi nori atsiskirti. Šiaurės lyga ten yra tokia partija. Venecija va dabar ten irgi. Tai pastoviai, pastoviai. Tai dabar, man atrodo, klausimas tiek akivaizdus atsakymas, kad nekurkim savo papildomų problemų, kol kas viskas mūsų rankose. Ta homogenišką visuomenę mes galim išlaikyti, jeigu tik norėsim. Dar kaip vieną vat, iš pavyzdį. Tarybų sąjunga 70 metų bandė sukurti va, tą tarybinį žmogų ir likviduotos tautinius skirtumus. Baigėsi tarybų sąjunga, nu tai taip suliepsnuoja tie tautiniai skirtumai. Tiek čia, žinai, kraujo papylė. Dėl to, kad žmogus yra socialinis gyvis, jis gyvena visuomeniai. Ir jis turi žinot, kas yra jo, kas yra ne jo, kur yra mūsiškis, kur yra jūsiškis. Jis taip sutvertas, tai yra dėsnis, Ir tu jo negali pakeisti, žmogus negali gyventi be savo ribų supratimo. O jeigu tu įsileidi savo žemę, į savo namus, papildomus gyventojus, su savo supratimu ribų, nu tai jie pradės tavo ribas. Stumti, suprat, nu nėra kitos logikos. O visi tie tokie romantiški svaičiamai, kad, žinai, davai, ribeta, žiai, družna, kaip rusai sako, nu tai čia ir yra romantika. Ir dabar žiūrėkit į tą pačią temą, jau, jau einam į pabaigą, jau visi žiovauja, o kiti užmygo turbūt. Nu, aišku, jau ten miega daug. Ome klausia manęs. Ar pirmas žmogus, ar pirmas lietuvis? Perfrazuodamas, aišku, mano tą klausimą. Nu, mielas Omenų, klausimas neteisingai formuluojamas, tai klauskite, ar pirmas gyvūnas, ar pirmas žmogus, arba gyvulys, ar ten žvėris tai tada galima atsakyti, o čia ne tas klausimas. Aišku, kad pirmas žmogus. Aišku, kad bet antras klausimas, susitikus kur nors klausė, kas tu toks? Sako, brazilas. Juk žmonės susitikę, kai vienas, klausė, vienas kito klausė, nepažįstami kur nors, nežinau, ten Afrikoje džiunglėse susitikę. Jis nesakys, aš, žinai, odontologas. Jis pirmą pasakys, aš prancūzas, belgas, o paskui sakys, ko užsiminėjai. Taip juk yra. Taip kad e, šitas klausimas yra neteisingai keliamas. O štai antras klausimas, Omis. Ar pirma žemaitis, ar pirma lietuvis? Turi prasme. Ir va čia aš atsakau, pats būdamas šimtaprocentinių žemaičių, e, mano mamos pavardė Puplesytė, tai mano senelis buvo Poplesis, Stepons. Stepons Poplesis. Aš atsakau, aš esu pirma lietuvis, o paskui žemaitis. Bet susiklošius aplinkybėms kaip nors kitaip, galėčiau atsakyti ir kitaip, aš. jeigu istorija, pavyzdžiui, pasisuktų. Na, kaip nors. Bet šiandien nėra jokio reikalo. Ir čia galima duoti analogiją su tų dviejų tautų Respublika, Žespospolita, kada didelė dalis žmonių Čia kada nors mes apie tai pašnekėsim, labai čia yra įdomus aspektas. Save vadino lietuvių kilmės Lenkų nacijų. Bet lietuviai ir lenkai tai buvo labai toli viens nuo kito. Ir kalba, ir papročiais. O žemaičiai nuo lietuvių yra labai arti. Tai, tai, tai, tai dar lengviau pasakyti, aš esu žemaičių kilmės lietuvis. Tai yra, ir tai problemų žymiai mažiau negu tiems lietuvių kilmės lenkams, kaip sakykime, Milošai, Mickevičius, poetas ir panašiai. Ir pabaigai prisimenam vėl Darių, kuris sakė, kad palikime viską kaip yra. Ir eina viskas po velnių po tokių rinkimų. Tai o aš atsakydamas ir sakau, kad mes su Kazimiero iniciatyva kursim visuomeninį judėjimą, kuris vadinsis mūsų gretos Tai nėra partija, ne, neišsigaskit. Visuomeninis judėjimas neturi jokių didelių įpareigojimų, bet jis leidžia suvienyti nu, tokią be iškių ribų žmonės, kurie daug mašlat, kaip visada šnekam, vaikšto tame pačiame prasmių lauke ir kurių neišgazino šį naktigonį. Ir mes tą darysim šio mėnesio pabaigoje. Ir tai bus mūsų atsakymas į tai, kaip reikia elgtis, ar viską palikti taip, kaip yra, ne. Bet suprantant, kad pasaulis niekada nebus tobulas ir ta kova yra nepabaigiama nu ir mes ją kovosim. Taip pat dėkui uždėmesi tiems, kurie nemėga, tad atsiprašom, kad taip ilgai, bet labai jau svarbus reikalai. Labanakt ir iki pasimatymo.